Takže pekný večer všetkým divákom, poslucháčom. Relácie Kasus Belli zo štúdia Slobodného vysielača. Nám je vás zdravý Palogal alias Pepe a začína ďalšia relácia z nášho cyklu, v ktorom sa venujeme teda e, konfliktom aktuálnym zamrznutým. Tým, ktoré nás ešte len čakajú zbranie, technológie, politika, geopolitika, tak všetky tieto veci aj dnes budeme preberať E, pozdravujem teda všetkých na audio aj video streamoch, kde všade nás môžete teda aktuálne počúvať a pozerať. Dnes budeme mať teda špeciálneho hostia, ktorého si za chvíľku predstavíme, ktorý už nie je teda prvýkrát v našej relácii, ale už myslím, že tretíkrát e, u nás v relácii. No najskôr privítam teda kolegov. E, Martin Koller, vojenský analytik Českej republiky. Zdravím ťa, Martin. Dobrý večer všem, ako vždy. Kolega Maťo, krátke, dlhé, palné zbranie. Dobrý večer divákom, poslucháčom, kolegom a nášmu hostovi, ktorého si za chvíľku predstavím a myslím, že už čtvrtýkrát je u nás. No, no vidíš to, ty máš lepšie informácie ako ja. A kolega Tomáš Janco, právnik, aktivista, renegát a etnický kolektivista. <laughs> Niekto si číta moje statusy tu na... Ja, to, ja, ja, ich, ja ich nečítam, ale mňa vždy upozorní Mateo, vieš, na tvoje nové hlášky, takže preto som informoval. Ja, dobre, dobre. <laughs> tak, uh, no. tak eh, prajem, eh, prajem každému pekný večer, pozdravujem hostia, teším sa na dnešnú reláciu a samozrejme pozdravujem aj kolegov, vás ne, neopomínam. Takže uh mhm. -huh. teším sa dnes. No a dnešným hostom bude teda, ako už väčšina z vás vie, podpredseda vlády Slovenskej republiky a aktuálne teda minister obrany Slovenskej republiky, doktor Robert Kaliňák. Zdravím vás, pán Kaliňák, opäť na dráte. Všetkým vám Ďakujem pekne za pozvanie a všetkým vám želám pekný večer. Aj my ďakujeme, teda, že ste si na nás našiel čas. No a môžeme sa teda hneď vrhnúť, vrhnúť na no, e, teda len poviem teda, môžete nám aj počas relácie písať maily na cb.slobodnyvysielač.sk prípadne na studiozavinačkasusbeli.live s tým, že ale nesľubujem, že budú všetky prečítané, keďže už teraz nám došlo nejaké 50 stovky mailov rôznych, kde ľudia nepochopili, že do jedného mailu nemôžete napísať 10 otázok, lebo není reálne ich teraz stihnúť všetky prečítať. Takže budem sa z toho snažiť robiť nejaký priemer tých otáziek, takže netreba sa urážať, keď niektorá nepadne, no, není to technicky možné. S, s našim hostom budeme dneska približne dve hodinky, ktoré, ktoré na nás má, uvidíme teda, ako sa to vyvinie a potom budeme pokračovať, si okomentujeme teda české voľby, ako to tam dopadlo s Martinom Kolerom a čo môžeme čakať teda ďalej, ten, aký bude vývoj v Českej republike. Takže vrneme sa hneď teda, vrneme sa pán Kaliňák hneď teda na na aktuál, aktuálny stav Európskej únii, ktorý nie je extra utešený E, zadlžujeme sa na všetky strany, ale e, skúste nám e, z vášho pohľadu, my, máte, my, my teda komentujeme ten vývoj na tej ukrajinskej fronte z, naš, z našich otvorených zdrojov, vy máte teda informácie aj teda z tých vojenských, ktorým sa my teda nemáme šancu dostať, ale ako to vy vidíte aktuálne stav aj ukrajinská ekonomika a vývoj na tom fronte, že aké sú odhady teda z vašej strany, kedy by to teda toto celé trápenie mohlo skončiť? No, e, <laughs> to je určite jedna z najtežších otázok, ktorú dnes dostávajú akýkoľvek politici. Ja vám poviem možno svoj názor a opäť e, nechcem byť uh mhm. -huh. ani stratek, ani politolog, len to, čo ja vnímam. E, vnímam to, že dnes je Ukrajina plne financovaná v podstate alebo z nejakých možno 80%, to však má aj vlastný hrubý domáci produkt, financovaná už zahraničím v zásade, čiže už sa neplatia len nejaké investície, ale pravdepodobne aj fungo, štandardné fungovanie štátu, čo je spôsobené uh, z veľkej časti samozrejme vojnou a s tým, že všetky zdroje, ktoré uh, boli, tak uh, boli investované do, do tejto obrany. A financovanie, ktoré teraz vymysleli, dáme tomu aj v Spojených štátoch, a ďalšie budú pre Európu akože extrémne zaťažujúce. Takže čo sa stalo vlastne z nášho pohľadu slovenského, jediné, čo mňa zaujíma reálne z pohľadu mojej práce, sú slovenské záujmy a potom uh, môžeme debatovať o iných veciach. Pre nás je ťažké to, že tým, že Európa sa odstrihla od uh, týchto energonosičov ruských, tak v zásade si privalila aj uh, uh, zníženie svojej vlastnej konkurencie. To znamená, že mnoho, ja myslím, že Nemecko aj Rakúsko už v tejto chvíli sú v recesii, čo my ešte nie sme, ale sme na nich extrémne závislí vlastne, lebo obidva, obidve krajiny patria k prvému a druhému investoru, aj na Slovensku, ale aj uh mhm. -huh. k zákazníkom, najväčším slovenským. A tým pádom, keď oni nemajú dopyt a nepýtajú ani od nás, no tak samozrejme klesá aj naša ekonomika a s tým neurobíte vôbec nič, pretože sme tak otvorení, že naša vlastná domáca spotreba trh je malý 5,5 miliónový to proste sa nedá úplne nejakým spôsobom zahojiť. A toto rozhodnutie zlé, prvé, ktoré znamená sa odstrihnúť, znamená, že nielen nepredávame a navyše miliardy eur sa proste idú investovať do niečoho, čo dávno mohlo byť vybavené. A ja si osobne myslím, a to je náš názor ostáva nemenný, hovorili sme to pred troma rokmi, pred štyrmi, že to nemá vojenské riešenie. Hej? A mám taký zlý pocit, že čím dlhšie toto bude pretrvávať, tak to vyzerá, že za chvíľku to nejaké vojenské riešenie môže mať, ale nie pozitívne pre Európu. Uh -huh. Pretože iste môžu všetky rôzni analytici hovoriť, že ako Rusko už skrachovalo, ale to hovoria už 3 roky. Ja si veľmi dobre pamätám, ako kradli čipy z pračok a, a e, do 10 dní skončia všetky rakety ale ten eh, priemysel nejakým spôsobom narastol, vyrábajú v podstate viac munície ako zvyšok sveta, takže eh, tomu sa konkuruje len veľmi ťažko a tej ľudskej síly nepribúda na jednej a druhej strane. Takže mm, myslím si, že sú veľmi pod tlakom. Teraz tie územné zisky nie sú nejaké zásadné. Sa dohodneme, tam, ten, ten eh, front sa tam niekde drží, lenže nedá sa, a to sa opýtam tu kolegov odborníkov, ktorých máte, jednoducho, keď raz dôjde k zásadnému prelomeniu frontu, vy už tú obranu nedokážete zopakovať a potom nastane ten potenciálne rýchly postup. Že to nie je geometricky možné, aby vlastne na každom metri štvorcovom to bolo rovnako silné, ako je to v tejto chvíli na nejakej frontovej línii. A to je to, čo sa každý obáva v rámci Európy, že dôjde k k zhlúteniu nejakého frontu a potom uh, do toho tlačia peniaze a ja teraz neviem, či zmyselne. Mne sa zdá skôr, že to nedáva nejaký geopolitický rozum. Takže Európa sa ničí ekonomicky, ničí sa aj finančne, lebo to sú miliardy, ktorí sa toho investujú. Aha. Postoj Donalda Trumpa je taký, ja už chcem len rozhodovať a mňa to nemusí nič stáť. Z pohľadu amerických záujmov sa rozhodol v zásade správne. A teraz je trochu problém, že či bola, a toto nevieme ani my, či bola alebo nebola na stole nejaká dohoda, ktorú niekto odmietol, neodmietol v rámci Aliašky, to sa dozvieme za niekoľko mesiacov, ale v zásade nejde to rozhodne dobrým smerom. Rozhodne to nejde dobrým smerom. Uh mhm. -huh. Lebo dnes sa zrovna vyjadril si minister zahraničných vecí Rusky, že, že dohody, ktoré boli v Alieške, že vyzerá to, že padli, alebo že asi s nich nič nebude. Tak, to, v tom zmysle to, presne to ne, necitujem. Takže... Keby, keby som mal šíriť klebety, tak e, v zásade ja som mal nejaký pocit, tak tie informácie, ktoré prichádzali, veď o tom písali aj americké a zahraničné médiá, že došlo k nejakej ponuke, dokonca ju nejakým spôsobom konkretizovali. Uh mhm. -huh. A dokonca konkretizovali, že tam došlo k nejakému súhlasu, k nejaké dohode, lebo tie posolstva po tom stretnutí boli mimoriadne optimistické. Dokonca sa mali za chvíľu stretnúť so Zelenským a v Trojici a všetko. Hej? A tam ako keby ste všetci súhlasili. A potom sa do 14 dní niečo muselo stať. Prečo to vlastne nepokračovalo ďalej? Ale ak medzi nimi došlo k dohode, znamená, že tretia strana musela nesúhlasiť. To je Európa a, a alebo teda najsilnejší hráči Európy a samozrejme Kiev. A k tomu pravdepodobne ako došlo. Ne? Nehovorí do toho niečo náhodou Británia? Mne, skôr mi to prípada, že... Zbr... No určite tých rátam ako Britániu, Nemcov a Francúzov ráta medzi najsilnejších, ale Británia je bojovať, bojovať, bojovať, čo to stále všetci vieme. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No na pozadí tohoto celého teda, e, pokiaľ vieme, tak e, čo, čo si teda Kiev vypýtal, vždycky dostali, aktuálne teda pýtajú Tomahawky, ktoré sú už teda potenciálni nosiči jadrových hlavíc, čo asi nie je moc dobrý nápad. Uh, myslíte si teda, e, čo som teda pozeral, tak tak e, Spojené štáty nemajú teda e, nejak príliš veľa tých zariadení, z ktorých sa dajú odpalovať zo súše, teda tomahavky, takže museli by im dať niečo, čo je pláva, odkiaľ sa odpalujú Uh, myslíte si, že to je reálne, že im to teda dodajú? Teda ja, ja, som, ja si myslím teda, že im to dodajú, ale teda neviem, že čo, lebo naozaj tých pozemných odpalovákov majú veľmi málo a majú to rozhádzane všade po svete, aj pri Japonsku a podobne, a Filipíny. Takže že či, či to je len nejaké taktické ako strašenie, alebo či si myslíte, že im to teda dodajú, ale aby to teda nespôsobilo nejaký väčší problém potom. Oh, oh. <laughs> Viacero odpovedí ma napadá. Aha. Neviem, z ktorej strany začať a budem preskakovať, to bude tak nelogicky vyzerať. Ale dobre, skúsim tým, že tu ide hlavne o gesto samotné. Samotné tomahavky sa tiež počítajú na desiatky, na stovky. Nedajú im, ani neviem, či ich majú tisíce. Hej? sa, že to sú desiatky, stovky kusov, ktoré uh, uh, môžu v podstate im nejakým uh -huh. spôsobom dodať teraz uh, myslíme si, pýtam sa, uh, e, rečníckú otázku, že je spôsobilých 100, 500, 1000 tomahavkov rozhodnúť vojnu? Ja si myslím, že nie. Je schopné uh, urobiť nejaké škody, jasné, ale keď si zoberieme, pod akým obrovským tlakom bolo Rusko na konci roku 22, po tom, čo stratilo Charkov a Cherson a dokázali vlastne v nejaké chvíle sa z toho dostať a postaviť sa znovu silne proti tomu tlaku, ktorý v tom čase Ukrajina robila, pretože bola v tej chvíli veľmi úspešná. A potom sa to zastalo a skôr sa to pohybilo naspäť, tak ako dopadla ich invázia do Kurskej oblasti, ktorá tiež už skončila a neviem, ako by sme vojacky, možno odborníci viacej, aký význam to v skutočnosti malo. Určite im to odčerpalo sily, ale ja si stále myslím, z toho, čo sa tak pozerám, že Rusi ešte stále fungujú na úvodzovkách na žoldniarskej armáde, teda ju platia. Čiže ešte stále nie sú nejakým spôsobom zásadne mobilizovaní. Teraz nemyslím že tí, čo majú klasickú profesionálnu časť armády, ale oni majú stále kontraktačný systém. A ten kontrakčný systém im stále zatiaľ stačí na doplňovanie strát, ktoré na bojsku majú. Čo neviem, akým spôsobom vyzerá na Ukrajine, pretože tie straty žiadna strana nepovie presne, každý má svoju vlastnú propagandu, ale teda určite to nebude, že jeden má 10 ľudí a druhý iba jedného. To budú veľmi príbuzné čísla, to je jedno, či to 40, 60 akokoľvek, proste sú to velikánske čísla. Takže tie Tomahawky čo konkrétne rozhodnú? Že ďalších 20 rafinérií, ďalších, čo zautočia na Kremel s tým. Takže každý z takýchto útokov je v podstate uh, mobilizačný uh, pre tých Rusov, pretože to začínajú chápať, že tie ukrajinské veci ich ohrozujú. Uh mhm. -huh. Čiže to, že uh, Rusi majú problém s benzínom, pôsobí v ruskom prostredí mobilizačne. Nie, naopak. Tu niekto povie, že to je super, že majú problém. No a teraz že teda nebudú mať civilní ľudia tankovať, preto Putin stiahne vojakov z Ukrajiny? Položme si tie logické náväznosti, ak ten algoritmus ide, že čo keď stlačím gombík červený, sa stane, a keď stlačím zelený, čo sa stane. A predstava, že toto zatlačí Rusov, aby nepokračovali, v tejto, v tejto um, vojne, tak pff, ja si nemyslím, že to tak je. A to je jedna z úvah, ktorú uh mhm. -huh. určite Američania majú pri tom, či je to dobrý alebo zlý nápas, ak sú rezervovaní zatiaľ. Existuje iné veci, ako iba tomahavky, ale to dneska nefunguje na princípe odstrašenia. Ne? Nemyslím si, že vedia mať nejakú zbraň, ktorú ukážu, ktorá ich vytlačí z Ukrajiny. Mm. To je rozdiel oproti NATO, ktoré má nejakú, nejaký potenciál a keď niekto seriózne zautočí na krajiny NATO, no tak sa tieto prostriedky použijú. Ale Rusi vidia, že Ukrajina stratila pôdu pod nohami z pohľadu medzinárodného postavenia. Ja dám do porovnania diskusiu o záverečných výsledkoch samitu v Washingtone, kde vlastne celý ten dokument bol v Ukrajine, a len teda na záverčnú chvíľu, aj teda na naše e, podmene ale však nie kvôli nám samozrejme, ale nám to umožnilo vlastne schváliť ten materiál, že tam proste nebolo napísané, že teda pozvánka pre Ukrajinu do NATO. Aj keď mnohé štáty o to intenzívne bojovali, nakoniec veľké štáty povedali, že asi by to bolo riziko. Oproti rozhodnutiu z Hágu, čo je presne o 365 dní, kde v záverečnom dokumente Ukrajina nie je ani len spomenutá. Čiže ten mhm. zásadný obrad je vidno, že ľudia na to už ináč reagujú, vnímajú to ako aj problém pre svoju vlastnú bezpečnosť a zároveň Rusko to cíti ako, <laughs> že Ukrajina proste neurobila ideálnu politiku s ostatnými členskými krajinami, že teda tej podpory sa jej dostáva obmedzenie. No tak si vedie svoju vojnu o tie štyri oblasti, ktoré má v ústave a čaká na ponuku ktorú zrejme asi na Aliaške dostali a to sa nepohlo ďalej. Čiže to, čo bude veľmi dôležité teraz sledovať je, že či ďalšie stretnutie Trumpa Putina bude, o čom sa hovorí, že by v zásade v horizonte do konca roka ešte nejaké malo byť, aj keď proste v tejto chvíli Trump sa rozhodol urobiť nejaký iný úhol a prešiel eh, k tomu obchodnému modelu eh, s tou ropou. Na ktorú mu ale India a Čína povedali jasné odpovede, a pokiaľ Rusko nebude izolované a pokiaľ Čína a India, a toto sme rozoberali minule, že nechápem, že niekomu neprekáža to silné stlačenie dvojkombinácie Rusko-Čína, čo je naozaj už ako nevybalansovaný, silný klub, čo aj Američania už tým technicky by mali mať e, väčší problém. A táto ďalšie tlačenie Ruska vlastne do týchto euroazijsko-pacifických E, spojení aj s Južnou Amerikou, už teda vlastne znemožňujú mať kvalitnú vyjednávaciu pozíciu Američanom. A preto si myslím, že sa konca roka ešte nejaké stretnutie uskutoční. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No ale vlastne ako, akože, ako to je OK, že Ukrajina teda nebude v NATO, dobre, tak, ale e, Európska únia blúzni o európskej armáde, ako sa všetci, už začína e, lajenovať spoza pultíka, začína organizovať e, obranu proti dronom a takéto veci, ako z akého dôvodu Európska únia šprta do takýchto otáziek, preč, prečo, prečo to ten, nechajú na to NATO, že máme na teda NATO, aby to na, riešilo NATO ale nie pani, ktorá študovala to, troška e, iné veci, ale, ale spýtal by som sa, lebo bežní slovenskí novinári... Áno? To je, to je, ja k tejto poznámke poviem dve vety iba. Uh mhm. -huh. Toto je dobrý postreh. A moja tiež prvá reakcia, keď som začal dostať otázku ohľadne dronového múru, hovorím, ja nerozumiem, čo ty myslíte, akože obranu má na starosti na to, čo má Európska únia, akože buďte, lebo som nemal informáciu o tom, vedel som, že uh mhm. -huh. Balti si stávajú svoje vlastné opevňovacie, aj spolu s Polskom neskôr, aj fyzické opevnenia, betónové a podobne, čo bolo kedysi podľa Schengenského kodexu nepredstaviteľné. Za to by vás vylúčili do Schengenu, ne? keby ste postavili múr na východnej hranici Európskej únie. A toto vzniklo, a to je vlastne, <laughs> si myslím, že s tým budeme veľmi stretávať často, ja vás na to iba upozorním, dvojica Kalas-Kubilius Kalas ako ministerka zahraničných vecí, alebo teda komisárka pre zahraničnú politiku a Kubilius ako minister pre e, obranné veci. A táto iniciatíva vznikla tu, všetko sú to vlastne reprezentanti pobalských štátov, vrátane samotných pobalských štátov, ktorí si povedali, že e, poďme teda urobiť nejaké ako financovanie, že to nebudeme platiť sami. A to zrejme sa chytila toho predsednička komisie, samotný Kubilius ako, mini, ako komisár mhm. a predložili to na radu. A Boliecko podľa mňa v tejto pozícii je také trochu rezervovanejšie, pretože ono veľmi úspelo v tom programe SAFE, tam tuším 40 miliard a má aj veľmi silný svoj obranný fond a tam došlo k prefackaniu na rade v Kodani, kde Francúzi otvorene už pred radou, že to sú čisté nezmysly a neplánujú sa nad tým vôbec zaoberať. A Nemecko priamo na rade to celé odpískalo. Čiže to bolo veľmi slušným presadkaním a veľmi takým postojom, že chápte, akože Európska unia sa nemá čo motať do obrany. A čo sa týka financovania, áno, to potom aj ja som uznal, že jasné, že nástroje môžu nájsť na financovanie, každý sa poteší, keď ušetrí. Na to zjavne nikto záujem nemá solidaritne sa podielať, pretože aj Francúzsko, <laughs> aj Nemecko majú svoje aj morské hranice a ďalšie veci, ktorými môžu byť ohrozené a nakoniec tie ďalšie dronové uh, uh, udalosti, ktoré si myslím, že sú ale úplne v každom štáte, pretože väčšinou sa jedná o malé drony civilného charakteru, ktoré si idú pozrieť letisko a provokú pri nejakých vojenských základách, to máme aj my. Nie, nič ale, nového, ale, ale robí, sa, včera. robí sa z toho hysteria teda slušná. Mm, Áno, však to, to, to, to hej, ale k tomu sa ešte môžeme vrátiť tým eh, dronom aj k tým stíhačkám, ale, ale pravda je, že proste na tej, by som povedal, rade v Kodani neúspeli s týmto celým projektom a jeho financovaním z nejakých spoločných zdrojov. Takže to trošku bolo prefackanie eh, tejto iniciatívy, ktorá bola čisté PR, nič viac, len pokus o to, akože teda ešte ten názov, že proste drone wall, proste dronový múr, tak to už samotná technológia vylúčuje, aby sme dokázali byť tak proste super, že nepreletí ani jeden. To, je, to, sú, to sú nielen veľké investície, ale aj obrovské no množstvo munície. Na to. Ne, nereálne, nereálne. No. nehovorím, že to úplne reálne, ale nie je to zadarmo, sa dohodneme. To sú no. veľké náklady a dokiaľ nevymyslíte adekvátnu reakciu, a to sa možno aj dneska porozprávať, že čo by bolo ideálne, tak dovtedy proste ste není schopní akože so stíhačkami ustražiť roje dronov. Aj keby to boli hneď veľké šahídy a hneď Rusi púšťajú teraz 5000 mesačne. Minulý rok o tomto čase to bolo 200 šahidov mesačne. Čiže tá hm. produkcia narastla takým spôsobom, že na to žiadna protizdušná obrana nie je vybavená, pokiaľ do toho nevráža úplne všetko. Mm, mm, jasné. No ešte by som sa chcel spýtať, lebo e, tieto otázky bežne teda novinári nedávajú politikom a ľudí to zaujíma, že akom vlastne je stave aktuálne, e, či, či tečie ropa, ropa teda na Slovensku alebo netečie a e, plyn teda tečie teda cez Maďarsko z juhu, ale teda, tá ropa by, by ma zaujímala, že či teda tečie alebo nie. No. Pre Slovnaft. podľa môjho názoru v nejakom režime asi áno, lebo keby netekla, asi by nás nevyrábal. Nie som minister hospodárstva, som mal denné správy o tomto, čiže neviem vám objektívne povedať, ale myslím si podľa tých indikátorov, že tečie, pretože ináč by nám strašne skošili ceny a, a snaží sa aj slovna zdiverzifikovať, to viem, to som registroval, že už má aj možnosť pracovať ľahké ropy, to znamená, eh, je tam priestor pre ropu, ktorá je z Blízkeho východu a, a z týchto krajín, kde je eh, to ten iný typ majú aj samostatné názvy, tuším. A že sa na to pripravujú. Vedeli by sme okamžite vtedy, keby nám strašne skočili ceny benzínu oproti ostatným krajinám, vtedy by sme vedeli, že máme problém, keďže my sme v podstate na tom slovnosti z veľkej miery, veľkej miery závislí. Uh-huh. No a dnes som počul, neuveríte, v Európskej únii sa dohodli, že 2028 to treba zavrieť na, na tvrdo. Čo vy na to? Zostávame v EÚ? tak. toto, je, toto, je konkrétny, toto je konkrétny americký tlak. Uh mhm. -huh. Toto je konkrétny americký tlak a je to vlastne aj ten uh, repowering, ktorý vlastne Unia rieši. Ja si myslím, že tu je veľmi dôležitý čas a časová os pri tých negociáciách. Ono, tá diverzifikácia sa začala už u nás v roku 2009, kedy nám prvýkrát Ukrajina vypla plyn a my sme pochopili, že naozaj človek nemôže byť závislý na jednom zdroji. Ten hlavný rozdiel nie je ani tak cenový. Ja nechcem do toho rozprávať, nie som odborník, áno, čiže nebudem porovnávať, že samozrejme ten norský plyn je drahší a LNG takisto je drahý, ale my sme mm, proste e, uzavretá krajina bez mora, či my nevieme mať prístavy a preto podobne ako Maďari alebo Rakúšania závislí len na plynovodoch a ropovodoch a akýkoľvek iných produktovodoch. No a z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby sme mali možnosti na výber a zároveň mali vlastnú technológiu. A to, na čom my sme v skutočnosti zarábali a čím sme e, vlastne aj potom mohli pomôcť tej cene pre domácnosti, bol práve ten tranzit. Málo kto si uvedomuje, že SPP, e, ktoré malo v EU streame nejaký polovičný podiel, samozrejme tie svoje zisky e, z distribúcie a z EU streamu pretavovalo aj do podpory samotných cien pre domácnosti. Preto vlastne finálne to číslo bolo fajn. To, čo sa pokúsili teraz Saskari vypočítať z jedného mesiaca im trochu nevyšlo, pretože na konci dňa je rozhodujúce celoročné zúčtovanie a celoročne sme boli aj od Českej republiky proste nižšie. Ale v minulých rokoch sa darilo vlastne tento spôsobom nejako sa vzájomne podporovať. Takže najväčšia škoda podľa mňa je na, je na tom tranzite. A tam keď jednoducho prestanú tie krajiny objednávať, tak je jedno, že by aj Ukrajina súhlasila s tranzitom, pretože keď to nemá kto kúpiť, tak sa tá ropa proste prepravovať nebude a ani ten plyn. To bola jedna z vecí, ktorú som hovoril aj teraz, keď som bol na tej návšteve v Kieve, že vzťahy môžu medzi susedmi eh, byť len vybalansované, vtedy fungujú, ja som proti tomu, aby každý s každým kultivoval susedské vzťahy, pretože kríza a, a hádka so susedom ešte v živote nepriniesla nejaké pozitívne body pre štát ako taký. Stále sa bavíme o slovenských záujmoch. A povedal som jasne, že ak majú byť tie vzťahy akým spôsobom vyvážené, a v tomto prípade sme myšli, ale alebo ja som išiel do Kieva, tak potom očakávam od Ukrajiny, že poskytne alternatívu do ropovodu aj do plynovodu. Pretože ako náhle prepravíme, a mne jedno už koho ropu, či to bude azerbajdžanská, alebo to bude kazašská, alebo to bude proste uzbecká, alebo uzbecký plyn. A do, dotiahneme ho sem a má význam podľa mňa potom aj posiliť či už kapacitu Turk streamu alebo nejakého úplne nového streamu, pretože to sa oplatia, vráti sa to v priebehu niekoľkých rokov tak to zase posunie Slovensko do tej situácie, že bude vedieť do svojho hrubého domáceho produktu zaraďovať stovky miliónov práve cez prepravu, akéhokoľvek plynu. A to sú aj tie cesty, ktoré Robert Fico robí do Strednej Ázie, pretože to je zdravá alternatíva, ktorú môžeme nahradiť tieto jednotlivé naše energonosiče do chvíle, kedy budú aj rôzne štáty sa orientovať niekde inde. Pretože v momente, ako im poskytneme eh, inú ponuku, ktorá pre nich je zaujímavá, no tak sa z dôvodu ceny na to obrátia. Ale pokiaľ Nemci sa rozhodnú, že už nebudú kúpať ruský plyn, no, tak tam je aj ten plynovod potom zbytočný, lebo pre naše zásobovanie sa vieme, si vieme dotiahnuť tie veci dostatočne, lebo to je 30% celkovej kapacity, alebo koľko má kapacitu plynovod, tak, tak nejak, proste nie je veľké číslo. No a my keď, to, my, my keď to kúpime, povedzme, ten azerbajdžanský cestu vetvu Maďarsku, <clears throat> tak však my ho už vlastne zdemokratizujeme, už je OK, už by ho od nás Nemci mohli kúpiť, nie? Áno, isté, to, to aj keby sme boli schopní dávať viac, lebo Turk s tým má problém, že má obmedzenú kapacitu. To je jeho jediný problém. On má, tuším, 10 miliard, z toho nám Maďari poskytli a uvoľnili priestor na 1,5, tuším, alebo koľko. Uh mhm. -huh. nechcem dávať za číslami, lebo uh, nie je toto môj obor, ale proste má obmedzenú kapacitu, takže rozvoj týchto kapacít by bol ten, ktorý by mohol byť na prospech. Ale Turk s tým samozrejme ide kratšie, lebo cez Maďarsko dochádza na Slovensko niekde v polovičke Slovenska. My by sme potrebovali dostať ten plyn do, do družby. Hej? Alebo teda... No, družba je ropovod. To je bratstvo. Nie, družba je, družba je ropovod a bratstvo je plynovod, takže do no. plynovodu. Hej? A tam by sme ho dostali do toho bratstva, alebo teda a ten by bol vlastne potom mal význam finančne, že by sme prepravovali aj ďalej. A to samozrejme azerbajdžanský, uzbecký a rôzne ďalšie plyny, ktoré sú odtiaľto, majú význam aj pre Európu. Základný význam ruského plynu na európskom trhu bol v, v vyrovnávaní cien. On nemal veľký podiel, to bolo 10-15% na celoeurópskej spotrebe, ale jeho prítomnosť znamenala udržiavanie cien v normálnej veľkosti a konkurencie schopnosť Európy. Čo no, tak... v eh, výpadku <clears throat> samozrejme hm? sú raketové strely. No tak eh, asi, asi z nejakého dôvodu Nemci postavili tie Nord Streamy, proste ich ekonomika bola ťahaná lacnými, lacnými, lacným plynom ruským alebo, alebo bezproblémovými dodávkami lacnými keď, si, keď si to zoberiete, však oni majú technológie od elektrární až po rôzne, rôzne iné veci, výroba hnojív a neviem čoho, všetkého, všetko išlo cez tie Nord Streamy, no. Neviem teda, teraz no. či tá, tá jedna vetva asi nejde už vôbec, ani čo tam zostala, tá, tá nezničená. No myslím, že jednotka ostala, dvojka bola zničená, tá moda, tá nová. A, a treba povedať, že ju vtedy Nemci stávali, neviem, či to ešte za, či to už na to za Merkelové to všetko začalo, a, a vo, vo, voči veľkému odporu no, no. Spojených štátov. Spojených štátov. Uh -huh. a, ale vtedy Nemci povedať, toto je náš záujem. Náš národný záujem má dobrú energiu za dobré peniaze, ktoré pomôžu rásť nemeckej ekonomike. Ale tak sa má správať každý. A preto vtedy Američania síce pindali, ale pochopili, že však oni robia to isté. A keď robíme to isté, nemali by sme si to vyčítať. A ten silný vlastne využíva slabosť tých ostatných, no ale v tejto chvíli tá reprezentácia politická v západnej Európe e, je slabúčky jak čaj, no. novinovým, novinovým želaniam, tak akože zoberte si, že to keby Merkelova došla teraz niečo porozprávať, tak to by všetci akože pozorne počúvali. Ja nechcem zházovať samozrejme Merca, a teraz nejde ani o neho ako takého, ale proste o to, že on vo vlastnej koalícii má proste obrovský problém. Oni tam majú vojnu o Green Deal, hej? Proste to, to, sú, to sú dramatické veci, kde o, na základných veciach, ktoré my už vnímame normálne, že Green Deal je proste v tejto chvíli ako nepriateľný pre, pre rozvoj Európy a, a, a mnohé ďalšie, tam je ten spor akože brutálny. Čiže ona mala takú taký rešpekt a autoritu, že mohla hovoriť za celé Nemecko, čo sa Mercovi úplne nedarí. Uh mhm. -huh. A nehovoríme o situácii, ktorá je vo Francúzsku, ktoré je na pokraji absolútneho kolapsu. To, <laughs> ja som Sebastiana Lekorna, čo teraz premiér pozná, pretože on minister obrany predtým, hej? Uh mhm. -huh. Tak mu ešte gratulujem to, čo sa tam deje, ale to sú také strašne slabé. No všetko následky predchádzajúcich chybných rozhodnutí sa dohodíme. To je to, že to nevideli. Ja vám poviem iba takú krátku sériu. Keď eh, Robert Fico v 2006 hovoril o tom, že to je ropné dobrodružstvo v Iraku a rozhodol sa stiahnuť vojakov, tak opäť rokov o tomu všetci hovorili, že takto je. Dokonca Tony Blair to prizná, že sme klamali, hej. Keď 2007 hovoril, že musíme ísť ďalej s dostavbe Mochoviec, tak v roku 2010 sa radičové vláda aj za účasti SAS ospravedlnili Rakúsku uznesením, že teda sa slovenská vláda rozhodla postaviť Mochovce. Ale dneska sa to ukazuje, že to je jednak uznáme ako zelená energia, a že bez toho by sme proste neprežili svoju udržateľnú a financovateľnú e, elektrickú energiu. Potom 2015, veľká imigračná kríza. Prvýkrát sme sa ocitli úplne izolovaní, kde všetci proste na nás tlačili, že proste to nemôžete, musíte ísť podľa nás. Potom sa pridali Maďari, Poliaci vtedy dokonca boli za, a potom Češi, a už nás bolo teda viacej, a dneska sa ukazuje, aká obrovská chyba to je a stala sa tá chyba a dneska na to Európa proste dojíždí, ak sa hovorí v češtine, to taký výraz my nemáme. Jednoducho na tom jej dochádzajú síly a zistuje, že to bola obrovská chyba. Dneska Merc hovorí slová Fica spred desiatich rokov, ktoré boli zakázané. Hm. To proste nás všetci vtedy obcovali von. Preto ja viem, že, že tá situácia na Ukrajine bez skúmania príčin toho konfliktu a odmietania skúmania príčin príčin konfliktu, nikdy nebude objektívny obraz v Európe o tom, čo sa tam vlastne deje. Lebo tá propaganda je brutálna z obidvoch stran. Hej? Čiže, uh mhm. -huh. aby ste sa v tom vedeli orientovať, musíte spolo nejakých faktov, čo sa stali, a buď si vypočuť ľudí, ktorí boli pri tom, ako Jeffrey Sachs, uh, <laughs> Angela Merkelová, ktorá dala teraz zásadné vyhlásenia, ktoré stávajú niektorých západných politikov do svetla, ktoré, ktoré šialené. Hej? A nechcem používať expresívne výrazy, takže nebudem v nich pokračovať, ale uh, z tohto pohľadu všetky tie chyby, ktoré sa dejú, sú chybami rozhodnutia pod tlakom médií a mimo vládok. Lebo proste niektorí politici na západe, oni sú proste slabší, musí pozrieť áno politiko, ktoré vyšlo v Bruseli a keď niečo kritizujú, okamžite zmení názor a vyšli potom. Tomu ja hovorím žurnálokracia, že politik je natoľko čajový, že on sa tak strašne bojí svojho zlého článku, že radšej prispôsobí svoj ideál tomu, čo hovoria novinári. Výborným príkladom je, ako bol ten rozhovor na denníku N, kde diskutovali o tom, že proste ak strašne vynadal Šimečka Matovičovi, že teda asi by sa mali pomeriť, lebo však teda je dôležité sa spojiť proti Ficovi. A na to povedal uh, Kern, Miro Kern z denníka N, že ja som mu hneď volal, aby sa ukludnil. Hm. Videli ste to video, hej? <laughs> Ja nesledujem Čiže... Eh, túto propagandu, týchto propagandistov. ale toto proste bolo, hej? A no. <laughs> toto povedal, že ja som mu bol, akože pri všetkej úce, však dobre, Miro keď je starý novinár, ale on ti povie že akože tak, akože vieš, o, ja ho mám na telefóne môj, som mu založil, neukludni sa, dobre, ešte budeš tak, s tým pôjdeš do koalície, čo my povieme, s kým pôjdeš do koalície. A toto je presne ten obrázok, ktorý môžete čítať proste aj v európskych pohľadoch. Tí politici sa hystericky boja, aký článok budú mať. Preto sa prispôsobuje tomu, čo chcú médiá bez sa. akýchkoľvek základov, mimovládne organizácie ešte, ešte lepšie, teda ten Storošovský svet, ktorý je, a jediný, ktorý z toho vybočuje, je samozrejme Trump, ktorý to je po svojom, America First, a, a pribúdajú ďalšie víťazstvá, z ktorých sú hotoví. Ešte sa to stihne oklamať, napríklad v Rakúsku, Rusku, kde vyhral Kikl, predsa nie. A spojili sa socialisti z druhou stranou, ako keby sa PSK spojilo so Smerom <laughs> proti neviem akej tretej strane, hej? nepredstaviteľné. A toto sa udialo vo viacerých krajinách, lebo že v Holandsku vyhrali uh, uh, ako oni hovoria, extrémna pravica, alebo národne arica. tak ale potom, alebo tí, ktorí sú dneska združení. Potom, potom nemôžete byť ale prekvapení, že, že, že ľudia začínajú do politikov pohrdať a prakticky už prestávajú sledovať, lebo tieto rôzne spojenia sú už, už tak do očí bijúce, že prakticky ľuďom je úplne jedno, čo sa tam, čo sa tam navolí a nejaký smer to vôbec ne, ne, nemení, viete, tej politiky. Uh, to je ten problém ja s tým úplne nemôžem súhlasiť, pretože mhm. pokiaľ mm. máme demokraciu, nemalo by to byť jedno, lebo na konci dňa tá všeobecná nálada sa v tých voľbách prejaví. Ten politik sa mu, musí rešpektovať tie voľby a skladať tie účty pre tých ľudí a samozrejme, keď je neúspešný, mhm. dostane menej, keď je úspešný, dostane viac. Ale zoberte si to, áno, v Čechách. Jednoducho môžu tisíc ľudí nesúhlasiť s Babišom, ale, ale platí pravidlo, že ľudia mali tej fialovej vlády a toho prístupu ku všetkému ku všetkým elitárskeho, že všetci sú tupci, len my sme múdri, proste plné zuby. Plné zuby, že proste neustále poučovanie každého, jasné, len ja viem, čo je najlepšie. To je presne tá elitársky prístup, ktorý vlastne reprezentuje na Slovensku vlastne progresívne Slovensko. A ja čakám, že uh, aj tu sa zvede ten súboj, či tieto, alebo ďalšie voľby, ale ten súboj tu tiež nejakým spôsobom bude, akurát, že hovorím, tradičné hodnoty sú tá vec, ktorú, ktorú kto opustí, tak ten proste tie voľby nemôže vyhrať. Mm. Ale viete, čo je zaujímavé, napríklad Fialovci dostali viacej hlasov jak minulé, minulé voľby, takže asi ich skalných pribúdajú, ale nepomohlo im to teda eh, eh, na tú výhru v týchto voľbách predsa len. No ale eh, jak si, medzi rečou ste spomenuli ten teda ten... Bol to vyhajpované v tých Čechách, ale to nám povie No. To nám potom povie Martin. Tak to... povie určite viacej, ako nám to <laughs> Áno, ale jak sa spomenul teda ten Green Deal, táto otázka sa teda viackrát opakovala v mailoch. O, z, zo strany Smeru som ani, ja, ja som nepostrelil ani jednu tlačovku, ani vôbec nič ohľadne emisných povoleniek, ktoré by mali prísť, ktoré by mali zaťažiť ľudí zase brutálnymi, brutálnymi výdavkami e, bežných ľudí. A že z akého dôvodu sa Smer ten k tomu nevyjadruje, že, prečo ste o tom ticho? No, e, ja by som to asi rozdiel na dve časti. Poprvé, Smer nemá životné prostredie, a na jeho čele stojí podpredseda vlády Tomáš Taraba. A myslím si, že ten sa vyjadril relatívne jasne v tejto téme. A myslím si, že naše postavenie podobné. Teraz sa má o tých veciach diskutovať, takže komu chýba aj stanovisko premiéra sa určite dočká. A, a akurát sa to rieši, akým spôsobom, pretože to sa prijalo, neviem, či viete, to je prijaté. A, a to nie je niečo, čo viete zastaviť v rámci procesu to no proste sa prijalo, prijalo to tuším. Ešte, ešte bol vtedy, neviem, či to bol za alebo Zamatoviča, proste to je v tejto chvíli nepodstatné. A je to neakceptovateľná verzia. Teraz sa proste na ničom inom nerobí, ako sa hľadá alternatíva, ako vlastne vytvoriť ten tlak k tomu, že sa to bude dať zmeniť. Lebo to nie je pravidlo ako v našom parlamente, že robíte si zákon a proste príjmete nejakú novelu a zmeníte ten zákon. Tak toto úplne nefunguje. Navyše, e, komisia je 100% proti tomu, aby sa to menilo. A to je rozhodujúce, že teraz v podstate e, treba práve zošrobovať na to v štvorku, lebo to je e, 65 miliónov, to už je silný tlak. K tomu potrebujeme 1, 2, 3 väčšie štáty a tá blokačná väčšina by bola dostatočná na to, by sa neprijal návrh, ale neviem, či bude dostatočná na to, aby sa to zmenilo. A preto vlastne teraz je pred nami nejaké penzum týždňov tvrdej roboty, aby sa našla taká časť, ktorá sa rozhodne príjme ďalšie rozhodnutia a dostane tak pod tlakom myslí, že to bude musieť zmeniť. To je dneska pred nami. Uh mhm, -huh, mhm, mhm. uh -huh, uh -huh. Jasne. Dobre, dobre, takže to by mi stačilo k tomu. No a po, išli by sme teda na, nejak, na ďalšie otázky. Chalani, ak by ste chceli, napríklad Tomáš, ak by ste chcel, alebo Martin, ak by ste chceli položiť otázku, môžete teraz, ja, si, ja by som si nachystal ďalšiu od poslucháčov. Já bych jednu otázku měl. Uh-huh. E, nějak byl nedávno v Kijevě a mluvilo se tam o rozšíření pomoci Ukrajině. Já bych měl dotaz, jestli ta pomoc je pomoc tak, že Slovensko bude prodávat svoje zbraně, nebo je tam bude dodávat zadarmo jako opravdu pomoc. A, viete čo, ja sa k tomu vrátim, uh, ja som to už dneska hovoril včera na tlačovke, som to vysvetloval. Trochu ma to zaskočilo, ale vnímam v tom takú veľkú mieru perfidity zo strany tých našich novinárov, že teda musíme v tom nájsť niečo, ako to dostať proste do nejakého rozporu, lebo za normálne okolnosti by sa nám to predsa malo páčiť, tak my musíme skúsiť niečo, čo sa nám páčiť nebude. No, od začiatku, a to bolo nielen po voľbách, ale aj pred voľbami, sme tvrdili, a ja si pamätám aj presne som túto otázku na rovinu dostal eh, v Infovojne, že ako je to teda s tými zbraniami. A jasne povedal som ja, ale aj Robert Fico na konci dňa. Myslím, že to v nejakej podobe je aj presne v programu vyhlásení vlády, že nebudeme poskytovať už žiadne zbranie z našich skladov, čo je vyjadrením teda, že zadarmo a nebudeme to nejakým spôsobom podporovať. Keď spoločnosti a firmy majú svoj život, a to som tiež obhajoval, proste ja nebudem uberať slovenskému HDP, bez ohľadu na to, ktorý zákazník si čo vyberie, tak eh, v to nebudem pokračovať pokračovať. A teda pokračovať budeme v humanej pomoci, kedy vždy niečo nájdeme a dáme dokopy. A tak v podstate po roku a pol vo vláde vzniklo nejaké rozhodnutie, že e, čo im môžeme dať. My sme objednali nové boženy, takže tam sú nejaké trojky boženy, možno nejaká štvorka. E, v tejto chvíli viete, že sú aj peťky, ja tvrdím, že najlepšia je štvorka. Tých všetkých, ale to staršie boženy, ktoré už e, boli u nás v zásade na odpis. Ostatná technika je tiež všetka veľmi stará. A vrátanie tých uds ktoré sme medzičasom použili na slintačku, krývačku a znovu ich musíme dať opraviť, lebo to sú všetko e, staré e, kusy a vlastne v tejto chvíli objednávame nové, tak to sme sa rozhodli, plus sú tam nosítka nejaké a takéto veci. A to bolo schválené ešte minulý rok v decembri a, a vtedy ešte stále nejako fungovalo, že chceme nejak diskutovať, lebo možno, že predsa len nájdeme tých kultivovaní tých vzťahov s tým susedom, aby tam nedošlo nejakému uh, úplnému zničeniu vlastne čohokoľvek, na čo sa v budúcnosti dá stávať. A preto som ja to aj komentoval tým, že ale žiadam od Ukrajiny proste nejaké návrhy na tú alternatívu do tých ropovodov a plynovodov, čo si teda Lenny Šmihal e, poznačil, že to sú veci, ktoré, o ktorých áno chcú hľadať tie alternatívy, nakoniec to potvrdila Zelenský. A to je všetko. A potom vlastne to, čo som ja povedal, je, že áno, určite ma zaujíma, ak majú nejakú dobrú antidronovú technológiu. Tie uh, zvukové detektory sú zaujímavé hlavne preto, že sú extrémne lacné v porovnaní s akoukoľvek radarovou technológiou. A tam by som asi aj skončil. Už ten zvyšok, čo si už do, do, do malujú médiá, je už potom veľmi tragické, ale všetky veci, čo sme kedy povedali, v minulosti platia dnes a žiadne k zmene nedošlo. A keď si u nás Nemci objednajú nejaké náboje, pretože munícia je asi to, čo je najsilnejšie na výrobnom programe Slovenska, a kam ich potom dajú, je už v zásade ich vec. Jednoducho pre mňa je dôležité, aby sme udržali rast nad nulou. Myslím, že tým, že prispieva obranný rozpočet už viac ako 1,5% do HDP, čo bolo pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľné, taká obrovská suma, tak eh, to je to, čo nás ešte stále drží plus minus v pozitívnych číslach. Keď budú Nemci padať ešte viac, tak e, to bude ešte tragickejšie. Uh mhm. -huh. Martin, stačí ti takto odpoveď? E, k tým boženám? Ano, ráda, jako super, jako já taky podporuji obraný průmysl. Prostě obraný průmysl, aby vyráběl a prodával. To není otázka nějakého moralizování a šaškování, takže s tím já naprosto souhlasím. Já len jednu věc povím, lebo tam ta paní pani Belousová do mňa oprela, že, že teda čo klamem, že povedal som, že Božený, ale ja som ešte hovoril ženinu techniku, ja si myslím, že sa všetci dohodneme na tom, že Božená je práve ženina technika. A, a v podstate aj stará UDSK za určitých sa dá považovať za ženinu techniku, že tam žiadni ľudia ani nič podobné v tom není zakomponované, ale to len na vysvetlenie, že, že to je jedno a to isté, že je to synonymum. Jako v, v mailoch, teda bolo to vo veľmi veľa mailoch proste, že, že to je zavádzanie, ke, keďže boženy sa dajú použiť teda na odminovanie pred útokom, takže že není to čisto to, e, nejaké humanitárka. To, toto, je, toto je veľmi dobrá vec. Toto je veľmi no. dobrá vec. Uh, s tým ja nesúhlasím. Nemyslím si, že sa boženy dajú použiť pred útokom, predovšetkým pre svoju absolútnu pomalosť pri odmiňovaní a pri veľmi úzkom priestore, ktoré sú schopné odmiňovať. A pole odminovacie, každý vie, že má proste minimálne 100 metrov, aby to dalo zmysel, väčšinou je to pol kilometra. A takisto každý teraz si myslím, že väčšina vie, že je rozdiel medzi civilným odmiňovaním a bojovým odmiňovaním. Pričom Božena je de facto civilné odmiňovanie, pretože bojové odminovanie musí byť rýchle a okamžité. Na to Američania a Rusi používajú tie výbušné laná, na čo slovenský je výrobok, tuším SVO, väčší odborníci na zbrania ako ja to potvrdia, kedy sa vyhadzujú také vlastne výbušky na 50 krát 100 metrov a snažia sa to odblokovať, aby to bolo vlastne v jednej chvíli odblokované. Ten istý priestor by Božena musela odmiňovať 4 hodiny, čo, čo proste asi není úplne dobre možné. Takže to nie je také, ako keď pred tankom a tank ide a vyhadujete míny, také mnohé veci majú, ale Božena je vyslovene prostriedok na uvedenie nejakého bývalého minového pola do štandardného civilného používania. Čiže v bojovej úlohe si úplne neviem predstaviť Boženu, pretože to je predmetom ochrany zo strany ostatných armád, čiže by bola okamžite zničená. Práve kvôli svojej pomalosti. Čiže tieto veci sa majú robiť rýchlo, ale teraz mi či sa mýlim, lebo neviem, či uh, dobre čítam tú taktiku, ktorá je pri tom postupovaní, ale ja som zatiaľ, čo som sa na to špeciálne pýtal, tak bojové operácii použiť Boženu nie je úplne efektívne, najmä ak má byť nedaleko Eh, jej operátor. Hm, to pravda a kromě toho, kromě toho takhle Božena no nemá vůbec žádnou balistickou ochranu. To je taky důležitý faktor. Dobre, mm, ja by som mal... Pa, dobrý večer, pridal som sa trošku neskôr po začiatku, tak z toho sprvným kvôli nemoci doma. E, k tým Boženám. Sú to odminovací stroj, ak by sme to charakterizovali, že je to stroj nepoužiteľný v útoku, ale slúži na odminovanie polí, kde, kde by, by mala prebiehať nejaká polospodárska výroba a tak ďalej. E, podobný problém majú aj Rusi. Čo tak dodať aj jednej, aj druhej strane, lebo je to <laughs> akt solidarity. <laughs> je to určite zaujímavý nápad. <laughs> ale jednak nás o to samozrejme nikto nepožiadal, ale uh, dnešná bojová situácia podľa mňa uh, stojí otázka, že na ktorej strane je teraz tých uh, zaminovaných polí viac. No, väčšina je na Ťažko ruskej strane. povedať. Na ruskej strane väčšina. Väčšina je ruskej strane, presne aj ke, tak. A, a, aj, keď teda mož, aj keď teda dalo by sa argumentovať, že Rusi zaminujú teda aj na diálku tými rôznymi systémami raketovými a z dronov, takže teoreticky by mohli mať Ukrajinci aj na svojom území teda nejaké minové, minové nástrahy, e, ktoré sú tam zhodené na diálku. No. Takže není to, nemusí to ja, ja som úplne. Tam, no. Vždy chcel opýtať aj akože odborníkov na toto, že ja si nemyslím, že existuje presná mapa zakreslenia aj vlastných mín. Teda no. existuje minové pole, že kde, kde som to uložil, ale, ale že by som ich vedel ručne poodstraňovať, si tiež nemyslím, že je úplne jednoduché pri tých tisíckách mín, ktoré sa vlastne na niektoré veci nahádali. Čiže aj vlastné míny musia byť odminované tým istým spôsobom z môjho pohľadu. Určite, určite. Tam, je možných několik variant. Oni no, které ty miny jdou na dálku odminovat elektronicky nebo jsou časované, že mají jenom do, dočasnou možnost vůbec exploze. E, co se týče těch min, to je samozřejmě obří problém a podívejme se na bývalá bojiště, že Irák, Vietnam. Ve Větnamu se končilo se začátkem 70. let a ještě nemají odminováno. Takže na Ukrajině bude veselo, tam by se ještě těch božen použilo stádo i po válce. Jako mám informaci od... mimochodom, že teraz ano, mám info... Pačí sa že mám informáciu od požiarníka zo Svidníka, že dodnes sa z druhej svetovej vojny nájdu míny alebo nejaké bomby, nejaká munícia nevybuchnutá v Duklianskom priesmiku. No určite. Tam, tam, tam je toho určite ešte na tony, podľa mňa. Ale akurát sme boli aj vlastne oslovení práve kvôli e, vlastnostiam Boženy v podstate e, do Libanonu. Pomôcť, vlastne tam je vlastne misia ktorá, ktorá zase tiež sa snaží po všetkých tých veciach ako trochu čistiť, čiže toho je po svete miliarda. Však nakoniec najväčší počet božier mimo Slovenska sú tuši na Sri Lanke teraz, kde vlastne celý čas robili presne to isté. No ale e, ohľadne tých minových polí, ešte pokiaľ by sa to teda robilo podľa, čo som kedysi čítal, ešte teraz tie sovietské príručky, tak uh, mali by byť reálne zakreslené, teda minimálne teda protitankové míny a, e, a tieto minové polia by mali byť poctivo zakreslené, ale neverím tomu, že to je aktuálne tam teda takto, tak mini, z ukrajinskej strany určite, určite není dodržované nejaká, nejaké predpisy. Při dálkovým, ro, dálkovým rozhozu tohle udělat ne, nelze. To no se dělá dělá při ručním kladení anebo při kladení mechanickým z vozidel, ale jakmile to budeš sypat někde z vrtulní nebo z raketometu, tak nemáš šanci. No Můžeš tak nakreslenou akorát plochu odtud potud a tady by mohly být miny, měly být ano, miny, která ano. z nich bouchne, nebouchne. Tak, to už tak, je no. fakt otázka. Tak, tak, tak som to myslel, no, že, že Pritom... A pokud se týče protipěchotních minut, to je naprostá katastrofa, protože ty malé kousky to, to, to zmizí v trávě, že jo. Víš, víš, čo som videl napríklad v Odese, tak tam doteraz tam vybuchujú na pláži, e, e, Ukrajinci tam spravili v 2022, zaminovali tam tú pláž a teraz voda, voda zobrala tie miny do mora, teraz ich vyhadzuje rôzne, tam trhá ruky, nohy, takže e, je to, bude to problematické. Na sto, minimálne 100 rokov sa tam odhaduje, že od, by sa odminovalo to územie, aby sa to jakž tak vyčistilo. No. No dobre, takže po, poďme, poďme k Tomášovi. E, Tomáš, môžeš otázky svoje nahodiť teraz. On je totiž takhle. On je ještě jeden problém, jestli vteřinku jenom. E, protože často to se stane, že ty osoby, které prováděly minování, tu válku nepřežijou a že zmizí s nima znalosti a záznamy. No a tím pádem se z toho stává skutečně ta teda humanitární katastrofa první tří. To je konkrétně třeba ten Větnam, že? Mm -hmm. Dobre, Tomáš, poďme na tvoje, prebehneme tvoje otázky. OK, uh, tak ja um, na začiatku spýtam takú možno trochu nepraktickú otázku, teda možno niektorých posluchačov by uh, zaujímalo niečo iné viac, ale uh, keď hovoríme už e, o tej humanitárnej pomoci aj na Ukrajinu, aj e, e, samozrejme do Gazy bola poskytnutá, tak moja otázka je, že um, ja, ja som dobrým priateľom s, uh, so Simonom Rošom, čo je uh, hovorca organizácie Southlanders uh, v Juhoafrickej republike. Uh, oni vlastne zastupujú tých, e, zastupujú tých búrov, e, ktorí sú tam v podstate e, vykinožovaní. Dejú sa tam úplne hrozné veci s tým, že je tam buď nejaká E, nejaký aktívny súhlas e, tých vládnych strán, to, toho ANC a tých ostatných, alebo minimálne to pasívne tolerujú. Američania to už medzi tým e, označili za genocídu a dali, dali, právo, dali právo búrom na azyl v Amerike. A chcel by som sa spýtať, že či by nebolo možné um, zo strany zo strany Slovenska aj vzhľadom na to, že e, uh, tí Búrovia, oni fakt sú akože takí, oni sú kresťanský národ, uh, uh, oni sú uh, viac menej hodnotovo akože kompatibilní s nami, že či by nebolo možné zo strany uh, Slovenskej republiky minimálne teda nejaké gesto voči ním, keďže na rozdiel od palestíncov uh, v podstate OSN to ignoruje, keďže OSN vyrobila ten problém celý tam. A ehm, vzhľadom na to, že veľmi podobné problémy možno eventuálne nastanú aj v Európe v dôsledku toho masového pristahovalectva, tej rastúcej kriminality, mám, e, vieme, aký je charakter demokracie, že keď sa zmení demografia, tak e, sa mení niekedy aj výrazne politická situácia. A, takže či, e, či zvažuje vláda aj potom, ako Američania spravili ten krok, Uh, niečo, um, aspoň nejaké gesto, nejaká pomoc, alebo vyslovene dať im možnosť uh, hoci aj ísť na Slovensko, keďže na rozdiel od tých ostatných pristahovalcov sú aj kompatibilní s nami. Um, že no, by také niečo bolo na zváženie. <coughs> Viete čo, myslím si, že uh, tak ako tá naša politika platí, že sa snažíme vlastne s každým udržiavať plus minus uh, eh, priateľ priateľské vzťahy alebo vzťahy, ktoré by znamenali nezasovanie alebo nejakú eskaláciu. Južná Afrika naozaj za horizontom toho, eh, kde si myslíme, že ten náš dosah a vplyv nejakým spôsobom je. Naš, naše teritorium je jasne stanovené, aj životný priestor v rámci Únie a NATO. Ale uh, ako nejaké gesto, o ktorom sa bavíte, že či proste im niečím pomôcť alebo niekde znieť otázku, je určite zaujímavé vzhľadom na skutočnosť, že Slovensko sa usiluje o nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. A teda vlastne toto je otázka, ktorá si treba vznieť. Priznám sa vám, že ju počujem prvýkrát. Objektívne nie som ja zahraničný expert, ani to e, ku mne sa nevždy dostane. Tá Gaza je na porúdzi, pretože e, okrem politických stanovisk, ktoré môžu odsudzovať tieto veci, chcete aj niečo konkrétne urobiť. Takže sme najprv poslali potraviny, ktoré už sú medzičasom doručené priamo v Gaze a Priznám sa, že lietadlo tam išlo a to 4 týždne, možno 5. To sme ešte v lete organizovali, keď ešte boli povolené vlastne zhadzovania, čiže to bolo nome nabalené dopad ako do všetkých týchto paliet, ale potom vlastne začal ten priamy útok na gazu a vlastne zrušili možnosť akýchkoľvek preletov cudzích lietadiel a nakoniec sme to dopravili teda po zemi. A dorazilo to včera a Eh, včera zároveň, alebo teda dnes, včera, áno, predvčerom a včera odletel ešte teda lietadlo s, eh, s liekmi a s vecami, ktoré identifikovali, že tam najviac chýbajú. No, ale to je na porúdzi, lebo je to jednak v našom regióne, eh, jednak je to vec, ktorá je všade úplne známa. Tento problém, o ktorom vy hovoríte, som s ním nie je úplne oboznámený, navyše ja sa naozaj nechcem stavať do role, že poznám medzinárodnú politiku, a preto je to zaujímavý nápad, ktorým sa treba zaoberať a e, cestou nejakých e, našej zahraničnej služby tú vec nejakým spôsobom preskúmať a skúsiť zistiť, či je niečo, čo môžeme či už politickým stanoviskom, alebo aj nejakým konkrétnym úkonom nejakej humanitárnej pomoci uh, urobiť. Hej? Takže toto je vec, ktorú si môžeme preskúmať a nejak sa k nej ešte v debatách vrátiť. Ja, ja by som bol veľmi rád, lebo eh, ja mm, s nimi som viac menej v pravidelnom kontakte a tie veci, čo sa tam dejú, sú fakt hrozné s tým, že... Uh... Je tam slovenská ambasáda, podľa mňa, nie? V Jare máme ambasádu, nie? V Africkej, či nemáme? Uh, eh, myslím, že máme. Myslím, že máme. Tak, myslím, že sme v pretórii, takže toto je jedna z vecí, ktorú treba skomunikovať aj možno položením priamu otázku, že nech nám k tomu dajú nejakú odpoveď. Ja osobne tým, že som to teraz počul, sa na to môžem na najbližšej vláde opýtať Jura Blanára, ktorý tiež e, e, buď vie o tom, alebo to dá veľmi rýchlo prezistiť, že aká tá situácia v skutočnosti je, lebo tá opačná strana Zemegule to trošku od nás oddeluje. Ten problém tu nevnímame podobne, ako oni asi nebudú vnímať problémy, ktoré sa dejú v niektorých častiach e, v Európe a podobne. Jasné. Jasné, dobre, tak eh, ja, ja budem rád, ja, aj keby bol nejaký follow-up, eh, keby, keby som vám mohol poslať hoci aj na ich organizácie, kontakty alebo nie. My, my, myslím si, že tu spoločný článok je uh, <laughs> organizátor dnešného stretnutia a. a myslím si, že cez to si môžeme tie veci aj očakovať, veď už nejakým veciam si myslím, že sme trochu pomohli, pamätám si nejaký pamätník a niečo podobné. Mm-hmm. Toto je vec, ktorej sa treba ešte povenovať a zistiť, ako to je. No a, s, tým, že, s, tým, že, s tým, že podľa mňa aj tento, akože aj politický, to je také, že Um, by, by vás to nejak nepoškodilo, skôr by to pomohlo akože vyprofilovať uh, takým spôsobom, že, um, že, že nejdete len po nejakých tých populárnych uh, humanitárnych kauzách a, a myslím si, že aj um, je to, že, že aj Trumpa by nebol v podstate sám v tomto, Áno, eh, bolo by to, bolo by to zaujímavé. Ale poďte sa, ja vám poviem úprimne, že tisíc vecí sme urobili bez toho, že by to niekto vedel. Alebo že by to bolo pre médiá zaujímavé. A, a s tým ja osobný problém nemám a, a ja málo kedy mám nejaké obavy z toho, lebo však už, už o mne bolo napísané všetko. Ja som proste za Lorda Voldemorta. To znamená, z tohto pohľadu ja nemám obavy. Ja som rád, ak môžeme niekomu efektívne pomôcť. Uh mhm. -huh. A dokonca aj taká malá krajina, ak sme my, tak to samozrejme je priestor a minimálne to dáva nejaký politický signál, že e, mhm. je tých ľudí viac, čo si o tej veci myslia to isté. No a tým pádom sa tým niekto môže zaoberať o to viac, že sa Slovensko uchádza o členstvo eh, toho nestáleho člena Bezpečnostnej rady. Tým pádom nás môžu zaujímať aj regióny, ktoré nie sú priamo e, bezprostredne susediace s nami. Ako eh, tie moje kruhy e, kamarátov, v, čo mám e, v Amerike, v Británii, keďže aj tu sa viac zameriavam na tie správy odtiaľ, tak uh, uh, ako ja, ja som bol veľmi kritický aj na vašu vládu v minulosti, ale musím povedať, že tie niektoré, tie, niektoré, tie niektoré kroky, čo e, ste robili v poslednej dobe, tak sa mi páčili. A plus e, hlavne akože aj kamaráti zo zahraničia, práve tí Američania, tí Angličania, tak mi posielali uh, posielali mi správy ohľadom toho a ste akože gratulovali, že sú to dobré kroky, s čím aj súhlasím. Hej. Nemyslím si, že je to dosť, ale myslím si, že je to dobré. Takže Nikto z nás sa nestáva do roli dokonalých a chyby robíme a ja ich robím, ale ale toto sú veci, ktoré proste neviem. A tým, že ste to povedali, tak poďme skúsiť, že e, zistím informácie, dáme si k tomu nejaký uh, follow-up alebo následovanie, to má byť a budeme vedieť ďalej. To by bolo super. Dobre, dobre. Inak veľa mojich otázok, veľa mojich otázok si Pepe už povedal, tak ja sa a, potom ešte a... nech nezaberám celý priestor. Eh, nie, nie, v pohode, len eh, jak, jak ste teda spomenuli túto teoretickú migráciu eh, ľudí nám kompatibilných, tak ono veľmi veľa ľudí teda rozčulili vyhlásenia doktora Fica ohľadne teda 100 tisíc migrantov z, z Ázie, že, nemá, že u nás nemá kto pracovať a možno by to, e, parafrázujem to, nebolo to úplne presne tak, e, možno by nebolo od tu dotiahnuť len 100 tisíc Uzbekistancov alebo koho, a že, či, či by nebolo od si dávať pozor na takéto, na takéto nejaké nápady alebo také, vy, také vyhlásenie, alebo ľudí to dosť irituje potom a asi vám to oni moc nepr- neprospieva. Teda. Ano. A, a, je, je to akože možné, ja to úplne pripúšťam a ja viem predstaviť mnohé ďalšie uh, zahraničné krajiny, ktoré sú na to ešte vhodnejšie. Ale jednu vec si musíme povedať na rovinu. Slovensko sa od roku 90 posunulo niekde dramaticky inde. A ja si veľmi dobre pamätám a ja viem, že stále sa stiažujeme a všetko je najhoršie a už sme trikrát skrachovali a, a, a, a nikto nemá za čo žiť a podobne ale trochu sa zastavme a trošku sa obzrime, čo vlastne sa za tých 30 rokov udialo. Sú veci, ktoré môžeme diskutovať a poďme si povedať, čo o diálniciach ľudia, na to sme absolútne ready, pretože tie som vždy pozorne sledoval a vieme, čo tomu stalo, ale teda som rád, že Jožo naštartoval a vraciame sa do toho tempa, ktoré sme mali ešte e, v rokoch prvej vlády. Ale faktom je, že poďte si pozrieť počet slovenských stavebných robotníkov na Slovensku. A na ktorej stavbe ešte robia Slováci. A to je ten problém, ktorý krajiny, ktoré sa po druhej svetovej vojne nevydali cez socializmu, ale kapitalizmu a začali postupne ekonomicky rásť. Rastli platy, rastli možnosti, rastla zamestnanosť. Ja si pamätám veľmi dobre, keď som chodil v roku 2002 po Slovensku, ako v bol na jednom stretnutí a to bola Hladová dolina, toto je Hladová dolina a Ilava a Dubnica a tieto regióny a 22 až 25 na nezamestnanosť. Dnes od tých čias je trojnásobná priemerná mzda v tom čase, je tam momentálne nezamestnanosť na úrovni 2 alebo 3 a nedokážete nájsť ľudí, ktorí by ste dostali do fabriky aj za viac ako 1500 uh, eh, eur, alebo dokonca niekedy aj viac, keď sú super špecialisti. Keď si zoberiete na stavbe, teraz čo sa rekonštruuje známa bratislavská kukurica, tak Slováka vidím ako stavby vedúceho, žeriavníka, ktorý, ja neviem, tuším za 5 či koľko tisíc, za tú robotu by som nerobil, aj keď za to bolo viac, pretože to je brutálne zodpovedné. A, ale veľká časť robotníkov proste už nie sú Slováci. Áno, z veľkej miery to môžu byť Ukrajinci, Bielorusi a mnohí ďalší, a, ale potom vlastne ten pohyb, ktorý kedysi bol od nás do Nemecka a od nás do Rakúska a od nás hocikám, sa vlastne pretavil ďalej. A to, čo vlastne vidíte v západných krajinách, kde už vlastne sa posúva tá hospodárska situácia niekam, tak to vzniká, že tie najnižšie platené miesta alebo najťažšie práce už domáce obyvateľstvo jednoducho vyrába v menej. Nevidujeme Slovákov nezamestnaných, ktorí by chceli pracovať na stavbe. To je proste holý fakt. A teraz je otázka, čím sme to schopní nahradiť. Čiže tá kritika môže byť kľudne oprávnená a ja ju beriem absolútne a môžeme diskutovať o tom, že čo budeme preferovať, ale mali by sme o to spoločenskú diskusiu o tom, že aká konkrétna pracovná sila, či to majú byť, lebo však boli preferovaní aj vojvodinskí Slováci, aby prišli, aj Srbi ako takí, ale to všetko postupne vlastne vám už dochádza, lebo už sa to začína v jednej chvíli míni, mí, uh, uh, míňať. A ten hospodársky rast jednoducho je, to Slovensko vyrába po svojej pridanej hodnote. Ak si ja dobre pamätám, mávali sme hospodársky rast 20 rokov dozadu niekde na úrovni 30, možno 40 miliárd. Dneska je proste štvornásobný alebo trojnásobný. A to niekto musí vyprodukovať. To zamestnanosť je jedna z najväčších historických. A keď jednoducho ľudia sa už orientujú na lepšie platenú prácu alebo uh, si našli, keďže majú nejaké jazykové schopnosti prácu aj v blízkom zahraničí, v ďalekom zahraničí, tak vám tu chýbajú. A ten posun zažili, najlepšie sa to v Nemecku dalo ilustrovať, kedy najprv to boli Taliani po druhej svetovej vojne, potom Portugálci a potom tam začali chodiť Turci. A dneska tam chodia už úplne iné národy. A potom sa treba povedať, že existuje niečo ako legálna migrácia, v každom štáte, ktorý je rozvinutý. A ja považujem uh, Slovensko stále za rozvinutú krajinu, tak môžeme riešiť, že uh, ako to urobiť. Ja tu si rád vypočujem dobré nápady. No, <laughs> populačne ideme dolu vodou. Máme, tuším, 1,4 eh, koeficient, čo je prudky, alebo 1,6 prudky úbytok obyvateľstva. Čo sa dá spraviť s tým reálne, aby sa tak podporili rodiny, aby tých detí bolo podstatne viac? Lebo je to beh na dlhú trať. Kým toho človeka vychováte, kým sa dostane do nejakého produktívneho veku, kým dostane nejaké technické vzdelanie, pretože väčšina ľudí chce byť humanitárne a máme množstvo možná, Služba, možná Ne, tak. neziskovečky, tam, tam, tam idú peniažky, dobre, zatiaľ. Mám tu, mám tu otázku do, Pani, k tomu, len, len by... Ja iba... No, no, ano. môžete. Lebo eh, ja iba bolo to, bolo to od, od, od kolegyne, ale povedzte, ja, potom, ja, ja, som, ja, si, ja som si ju našiel. Ja jedinú, jedinú poznámku k tomu poviem, že keď si pozriete globálne vo svete, kde je veľká pôrodnosť a kde je nízka pôrodnosť. Nízka pôrodnosť je vždy v štátoch, ktoré sú priemerne alebo veľmi bohaté Veľká pôrodnosť je v najchudobnejších častiach sveta. A či sa z toho dá vyvodiť nejaký záver, netuším. Proste ľudia niekedy spohodlnejú a povedia si, že jeden, dve deti, niektorí tri, je dosť. Stále sú veľkodetné rodiny, ale je ich málo. A neviem, či nejaká... Jasné, že môžete pomôcť všetkým rodinám, aby sa ľahšie do toho fungovali a čo najrychlejšie. Tá obnova bola čo najrychlejšie, že môžete už v mladom veku si robiť rodinu, alebo už máte nejaké zázemie, nemusíte čakať do 40 ale od tej vojny ten Husakov boom bol vlastne posledný a potom sa to rozdialo do viacerých rokov. A ja som teda posledný, ktorý by sa chcel hrať na sociologického odborníka a <laughs> prispel som sám len dvoma, hej, čiže vlastne som len udržal nulu, ale neviem na toto ja nástroj, ktorý by úplne zafungoval. Maďari to masívne podporujú a neviem, či, či je eh, ten náraz nejaký citeľný, a druhá verzia je, že vlastne môžete mali... si urobiť ja sa tým zaoberám dosť, len po, poinformujem, že oni mali nárast, uh, oni mali ne, síce nepatrný nárast populácie, ale vďaka tej podpore mali o mnoho zníženú rozvodovosť. Mm -hmm, Jasne. Tak my sme tiež urobili vlastne prvé dieťa, druhé, tretie dieťa ako veľké príspevky, ktoré, ktoré sa k niečomu dostali, 100% materská, zvýšenie materské kuplatu, predlženie materské, to sú všetko veci, ktoré výrazne tomu môžu pomáhať. Maďari majú navyše, viem, že majú nejaký super úverový systém na prvý byt, alebo prvý dom. To je pravda, že to je vec, ktorú ešte eh, si dali chalani, ktorí si tomuto venujú preštudovať, aby sme mohli z toho niečo aplikovať. Ale či to zvyši pôrodnosť, mnohé štáty to proste riešia len legálnou migráciu a tie rozumné kompatibilnou legálnou migráciou. To znamená, um, tej časti, ktorá sa plnohodne asimiluje v priebehu niekoľkých chvíľ a je nerozoznateľná od pôvodného, pôvodného iba, iba základu. Drobnú poznámku, ak by som k tomu mohol mať, toto konkrétne je <laughs> vec tiež. Um, bola taká, um, to bol vtedy taký lík, taký únik informácií ohľadom, uh, ohľadom jednej štúdie, myslím, že od bratov Kochovcov, Um, k tomu, že uh, vlastne e, korporáty veľké si robili si robili prieskumy ohľadom toho, že uh, odborári uh, sa zvyknú menej organizovať a je menší tlak na nárast, uh, na nárast miest zamestnancov v prípade, keď um, sa príjmajú pristahovalci do nejakých korporátov. A preto jeden z dôvodov, prečo aj veľkokorporácie často tlačia na, na to, že má byť e, má byť vlastne tá imigrácia, tak e, je aj to, že to znižuje tlaky od odborov na, na rast miest a ďalšia vec ale je, že často si ľudia myslia, že je populácia ako populácia. A to ste správne rozdelili, že je rozdiel medzi kompatibilnými a nekompatibilnými pristelovcami. A, a akože je rozdiel medzi tou populáciou a populáciou, ale Ehm, ne, nemyslím, si, že, nemyslím si, že dokážeme uh, ne, uh, nejako 100% nahradiť uh, populáciu akoukoľvek podobnou. Ešte aj medzi Ukrajincami a nami, napriek tomu, že sme susedia, a tak uh, <laughs> sú, sú, pomerne, uh, sú pomerne výrazné kultúrne rozdiely, by som povedal, uh, ktoré možno ani nemusia byť zaznamené plus e, v druhej generácii, e, v prvej generácii e, podľa štatistík sa ukazuje, že väčšina väčšina pristahovalcov je počas celého svojho života. Um, um, akože neto je negatív, negatívna, čo sa týka štátneho rozpočtu a, a, a prínosu do a, e, ekonomiky, že akože e, väčšina tých prvogeneračných pristahovalcov je v mínuse. Druhogenerační pristahovalci sa často vracajú späť e, e, k svojej pôvodnej národnej identite a často akože spôsobujú e, štiepenie. Um, takže je to také je to taká komplexná vec, akože viem, že um, z hľadiska toho štátnika je tam taký pohľad, že nejakým spôsobom tie čísla musím vypiglovať hore, ale je uh, druhá otázka, že či nám ten krátkodobý raz nejakého HDP uh, e, stojí za to, že uh, čo to potom uh, v, druhom, uh, v druhom rade prináša. Vidíme v Británii, že proste tie výsledky sú hrozné. Hej, ale, uh, no, Británia je ale veľmi zlý príklad, pretože Británia je taký predovšetkým na svoju koloniálnu minulosť a teda na uh, na brutálnu zostavu všetkých typov národností zo svojich bývalých kolónií a to je samozrejme potom tá segregácia v jednotlivých častiach miest a podobne, ktoré sú, to sú indické a tam sú pakistánske a tam sú neviem aké. S týmto absolútne súhlasím. Len tá ja autosegregácia, tá autosegregácia vzniká aj sama a nevzniká len v Británii. Británia <laughs> je len jeden z príkladov. Samozrejme, tak ako ja považujem za najhoršie príklady predovšetkým Francúzsko a hlavne Švedsko. Švedsko je najlepším príkladom, ktoré nemá prirodzené uh, uh, prepojenie so svojimi bývalými kolóniami, lebo však myslím, že žiadne ani veľmi nemalo. A tým pádom vlastne ich uh, neriadená uh, dúhová imigrácia spôsobila to, že vlastne vo všetkých kritériách dramaticky líšia od Fínska alebo Norska majú o mnoho horšiu bezpečnostnú situáciu a v mnohých okolnostiach sú prvé no-go zóny vo Švedsku, čo bolo ešte pred 20 rokmi nepredstaviteľné ako jedné z najmenovnejších uh, krajín. Ja teda hovorím napríklad príklad Portugalska, alebo uh, ktoré sa brutálne otvorilo aj pri tých uh, kvótach, že oni potrebujú migrantov, lebo nemá kto pracovať a to je podľa mňa Španielsko. Ale niektorí urobili rozumnú časť, napríklad, že oni si brali extrémne Rumunov, veľa, pretože v priebehu dvoch mesiacov hovorili plynulé rečo a tým pádom tá ich integrácia bola relatívne veľmi rýchla a jednoduchá. Ja som bol označený za rasistu, keď eh, v tom 2015 sme sa hádali o tých kvótach a ja hovorím, že položme si normálnu regulárnu otázku. Čo lepšie integrujete? Nielen za menšie peniaze, ale bezpečnostne. 10 tisíc Bielorusov, Ukrajincov alebo Rusov alebo 10 tisíc Eritrejcov, Etiopejčanov alebo Sudáncov. A to sú dve rozdielne veci, ktoré, na ktoré si viete odpovedať. Bezpečnosť, ako ministri vnútra, toto není o rasizme, to není o ničom inom, to si proste povedzme. V priebehu uh, Polsko, samozrejme, tam sa to bude dať merať veľmi dobre, pretože oni prijali toším cez milión uh, Ukrajincov. Uh, Ukrajinčina a polština je asi tak ďaleko, asi jak Slovenčina a Ukrajinčina. Tam je zopár naozaj spoločných slov, nakoniec však tá Ukrajinčina je nejakú kompiláciou a Rusinčiny a, a ďalších vecí. A, a to je vlastne téma, na ktorú vlastne majú odborníci urobiť veľkú konferenciu a povedať si, že tak máme niekoľko ciest. Je možné pri zvyšovanom, zvyšovaní životného štandardu od ľudí žiadať nemaj dve deti, ale maj 5. Lebo to je aj o tom, že tá žena v rámci toho gender balance, že tie ženy majú rovnaké platy, chcú mať svoje kariéry. Veď koľkokrát je s tým, že chce mať svoju prácu, chce mať svoje kamošky, a ona proste nechce ostať s tými deťmi. Pri piatich deťoch by to znamenalo prakticky 15 rokov mimo spoločnosti. Dneska tie ženy to už... stojí to, stojí, stojí to za rozpad spoločnosti ako takej, no akože, že je to racionálne na konci dňa. Lebo viete to nariadiť, ja sa pýtam to, či, či, čím to viete nariadiť. Mne nariaditeľ e, hm? stimulovať. stimulovať a vzdelávať ich v tej oblasti. Super, super, to môžete. Ja sa len pýtam jedinú otázku. Ja mám deti, vy máte tiež pravdepodobne rodinu a podobne. Áno. Pýtam sa, že opýtajte sa svojej partnerky, či je ochotná mať 5 detí. Máte všetky no. peniaze, čo potrebujete. Máte ich všetky, kde dať. Máte školy, škôlky, všetko. Či je ona by rada. Ona by rada. Mala 5. To, Ste šťastný človek. Ste šťastný človek. Áno, som, áno, ja, som. Ja som, počul, ja som počul toľko proste odpovedí, kde mladé páry sa roz, e, rozpadajú na tom, že na povedal, no, ale ja som teraz skončila vysokú školu. Teraz som dostala prvé zavestanie, kde mám šancu raz. Čiže ja skôr ako za 10 rokov dieťa nechcem a potom možno jedno alebo dve. Lebo tí ľudia chcú odpočívať a tak ďalej. Ja to <laughs> vnímam sa na sebe, som si vnúčatá, ja som začal neskoro. A <laughs> ja hovorím, tak ja viem, že už nikdy pokoj mať nebudem, lebo uh, ak budú detská niekedy maturovať, tak už budem mať cez 60. Ale napriek tomu, uh, v zásade uh, ešte predstava troch ďalších detí, to by som asi, asi u nás doma, ako mi tento návrh konkrétne neprešiel. Takže ten baby boom, ktorý bol po vojne, neviem, či sa dá zopakovať, ale rád si vypočujem všetkých odborníkov, v tomto sa skutočne cítim ako absolútny amatér, len z toho, čo cítim väčšinou dve až tri deti viac e, naši, ako našinci, nazvem to, nechcú, nestihnú, ale najväčší problém majú s, ekonomickým, s, s ekonomikou, ako to pokryť. Na každé dieťa potrebujete v Bratislave škôlka za 700 eur. Súkromná, to je ako úplný nonsens. Jednoducho buď odídu do zahraničia, 80-90% elektrikárov je v Nemecku a v západnej Európe, aby si zarobili na nejaké bývanie, alebo poznám mladých ľudí, povedali, ja do tohto sveta nechcem dieťa priniesť, lebo to nedokážem financovať. Neviem vám povedať, koľko percent obyvateľstva to je, ale je to dosť veľké alebo dosť podstatné percento. Dobre. Chcete, a navíc ja je tady propaganda. Ja, ja Negatívna propaganda ako naše, naši rodičia, alebo prarodičia sa dohodneme, alebo však ja som tiež z dvoch detí, ako naši prarodičia ufinancovali 9 detí. No neriešime 9, riešime 2 až 3. sedí, sedí. To je, to je presne o tom, že, že uh, ja rozmýšľam nad tým intenzívne potom, keď je to v tom Švajčiarsku, prečo nemajú po 3-4 detí, keď to je dokonalé. Po 5 detí. Lebo túto demografický problém má celý západ. To je, to je tá vec, že jediné, kde sa veľa detí rodí, sú chudobné časti Afriky a Ázie. Nezaujímavé, Európe, že tieto... Čím ide vyššie, tak tam proste v Nemecku, vo Švajčiarsku, v tých najlepších krajinách, v Luxembursku. Pozrime si, koľko detí sa rodí v Luxembursku, ešte aj doprava je zadarmo. A nebudú to 3 a 4. To je presne ten, ten keď nerátame rodiny migrantov samozrejme. Ale, ale to je presne ten fenomén, že ja iba neviem popísať, skutočnú, skutočné nástroje, ktoré by to dobre zabralo. Ja sa v rodinnej politike fakt nevyznám. <laughs> No ja, to, ja, ja si, ja si ich viem predstaviť, len nie sú demokratické. Ale, No ale <laughs> tady jde, tady je jeden fakt, že tento problém se řešil už před druhou světovou válkou. Nedostatek dětí, protože se řešil nedostatek vojáků. A ona to válka vyřešila. Po válce byla ve válce a po válce prudce vyskočila porodnost. To je první věc. Druhá věc je tady to, že se vede neustále v médiích negativní propaganda, jak je výborné nemít nejlépe děti žádné. A to je dlouhodobá záležitost, a protože mladá generace je pitomá, jak je pitomá, tak řada z nich skutečně na tu propagandu slyší. Za třetí, my tady máme problém, který se nám táhne už od doby socialismu. Byli Husákovi děti, pak to začalo padat. Proč? Já jsem tohle konzultoval nikoli s odborníky, ale s jednou kolegyní z ministerstva, když jsem ještě teda pracoval na jednom z těch tří ministerstv, kde jsem pracoval. A tam měla asi čtyři děti. A já jsem říkal, hele, jak to zvládáš s těma dětskama, když jich máš tolik? A ona říkala, líp, než kdybych měla jedno. Protože ty děcka, když jsou čtyři, a já to mimochodem vidím u své kamarádky, která má dva vnuky, oni se dokážou dost času zabavit sami o sobě, Řadu věcí si dokážou vyřešit jako řekněme hierarchii, sociální komunikaci a tak dále mezi sebou, zatímco jedno dítě neustále vysí na tom rodičovi a zabere mu nakonec víc času než ty čtyři. A to je přesně to, co naše společnost nechápe. Ale naše společnost navíc se dobře nepodporuje eh, ty lidi. To není jenom o penězích. To je především o, eh, řekněme, životním komfortu. Jako pokud budou, pokud budou lidi dostá, dostávat možnost bydlet, což je nesmírně důležité. A my jsme třeba naše rodina, protože jsme přišli díky komunistům a nacistům Movilu a Činžák, tak jsme naše rodina začínali v bytě 1 plus 1, kde jsem byl do 15 let, kdy jsem odešel na vojenskou školu. Tam už jsem neměl soukromí žádné, přežil jsem a doufám, že mě to až tak extrémně ne, ne, ne, nepostihlo. Ale faktem je, že kdysi ty rodiny byly početné z více důvodů. Byla to, byla to především kooperace a vůbec vytváření jakési rodinné pohody. To, co přesně třeba drží ty muslimy, Prostě oni jsou rodina. U nás máme tupý individualismus, který tady nastoupil vlastně v rokem 1990. A absolutní individualismus vede k absolutnímu sobectví. A to sobectví už se nám dokonce promítá i do vztahu rodiče a děti tam i zpátky. Takže tady by se musel změnit celkově přístup k rodině, protože tady se rodina 35 let eh, mediálně destruuje a dělá se všechno pro to, aby se rodina zničila. Za druhé, musí se vytvořit systém, kde nebude jaksi bílý muž, největší idiot a největší zločinec a největší pedofil, jak to prezentují naše média, což je naprosto nepravdivé. A Teprve poté se dá něco dělat. A jak říkám, ze zkušenosti mojí kolegyně z ministerstva skutečně vícedětná rodina je vlastně méně problematická než jedináček neustále zavěšený na, na svých rodičích. To je toto, toto reprezentuje taká stará rodičovská průpovědka, že pokud pri prvom decku spadne cumel, tak ho dáte vyvariť pri tom druhom decku ho už oblížete a dáte mu do pusy a pri tom tretom ho necháte oblízať psovi. Ja, e, e, ja, ja súhlasím s tým, že, že že tých viacej detí dokáže vlastne tú socializáciu detí vytvoriť, vytvoriť hierarchiu, dokonca možno aj majú väčšiu disciplínu. Len uh, nie som schopný ja osobne odpovedať na otázku, že čo je správne a čo správne nie je. A čo sa na to dá použiť. Tu som naozaj neodborník a musím vlastne uh, tu iba čakať na to, že nejakí ďalší profesionáli povedia, že toto skutočne zaberie. Možno niečo odkúkať od štátov, kde v západnej Európe s podobnou životnou úrovňou sa tá situácia, sa tá situácia zlepšila. Tým pádom, tým pádom to by sa dalo použiť ako nejaký, nejaký príklad. Dobre, ja to, doplň, je dobré Martin, pro národ. Martin? Říkám, dobré je to, co je dobré pro národ. Doplním štvorčlena, štyri deti, mám e, takého kamaráta, s ktorým spolupracujem. E, tie deti urobia úplne všetko, obidvaja rodičia pracujú, je to kolektív, e, výborná atmosféra. Zase v rodine mám e, syna, ktorý má jedno dieťa a rodičia sa k tomu dieťaťu správajú ako k dospelému človeku aj keď je malé relatívne. Hej, má 5-6 rokov. Čiže to dieťa je neustále bombardované otázkami, komunikáciou, lebo tí rodičia sa starajú oveľa viac, ako sme sa starili my o naše deti a e, aby sme sa viac starali o tie naše deti, byť mám, mal som dve, e, ako môj otec alebo moja, môj, môj rodičia. Ja som bol rád, že som vypadol z domu medzi kamarátov a fungovalo to. <laughs> Dnes je to proste inak. Ano, byla parta no, a nezáleželo na tom, jaké jsme měli boty, jaký jsme měli mobil, který tedy neexistoval, prostě vyrazila parta, bylo nás 6, 8, 10, vedli to samozřejmě velký kluci, protože to je logický, ty toho měli nejvíc v hlavě i ve svalech a parta vyrazila do terénu a to bylo jak tedy v Praze, tak to bylo i na chalupě u babičky. Jako to Dneska člověk nevidí a jestli vidí partu, tak zjistí, že akorát někde fetujou a nebo čumí jeden z, e, jako slepice na hřadu a všichni čumí do mobilu a přeposílají si v tom mobilu debility. Takže to, my jsme mluvili, my jsme žili lidi mezi lidma. Dneska žijou jednotliví, e, os, e, řekněme, naprosto izolovaní sobečtí pitomci mezi mobilama. Ja, ja a dievčatá že... mladé chodia so psami vonku miesto s chlapcami. A to je strašné ja sa priznám, že ja som ochranca a zastanca tej mladej generácie, že, že e, ona proste vyrastá v takom prostredí a pri takých technických pomockách, ako vyrastá. My sme vyrastali, e, že Volkman bol zázrak a naš staršie generácie vyrastali, že gramofón bol zázrak. Jednoducho, a, eh, a, tá, tá, ten priestor, tá technologická vyspelosť a čokoľvek iné proste ovplyvňuje tú mladú generáciu a ja som, som ich veľký zastanca, ale je <laughs> fakt, že, že my sa dnes o tie deti o mnoho viacej bojíme ako e, decka, ktoré chodia do školy autobusom, je proste čím ďalej, čím ďalej proste menej. Ja, mňa, mňa rodičia sa zbavili ráno o 7, o 7 a, a stretli ma až večer o 6. A nikto nikdy neriešil, že proste či vieš, kde ja som 12 hodín. Samozrejme, a samozrejme, som človek bol vonku aj s tou bavnou, s tým všetkým. Moje deti nechápu, jak sme sa mohli stretnúť niekde na, na mierku, u nás v Bratislave na mierovom námestí, aj zvon bez toho, aby sme mali telefón. Hej? Čiže hmm. je to naozaj iné a aj to, v tomto smere ich možno lutujem, pretože napríklad v tých národných obranných silách, viete, čo je najvtipnejšie na tom celom, chodím pozrieť, tie, keď sa mi dá, uh, tie jednotlivé turnusy a trošku s nimi diskutovať. Najväčšia vec, ktorá sa tam deje, je poprvé absolútny šok z fyzickej socializácie, že sú zrazu štyria cudzí na izbe a že za chvíľku sú kamoši, pretože si musia kryť chrbát potom tá povinnosť týmu v každej čate ručiť jeden za jedného, pretože keď niekomu si zabudne čapicu alebo zbran nechá ležať, okamžite všetci klikujú a majú tresty. A do troch dní vlastne všetci všetkých kontrolujú. Ja si pamätám, jak mňa proste mladí prehliadali, či mám všetko, <laughs> či som si to nezabudol, nejakého to zošichal, čapicu, kde máš, čo máš, hento. Neriešia, kto je kto. <laughs> proste riešia to, že ten tým musí prežiť. A potom samozrejme tá subordinácia a prekvapenie z toho, že celá armáda funguje na tímovom princípe a že tí, tí inštruktori ktorí nie sú na to školení, aby boli primárne akože aj, aj pedagogicky, empaticky, to je tvrdý prístup vojaka, sú jedni proste z najobľúbenejších starších bratov. Každý jeden výcvik, proste boli doteraz tuším 5, každý jeden potvrdil toto. Uvidíme, či to bude platiť aj ďalej, ale, ale je vidieť, že tá fyzická socializácia pri tých mobiloch, už tam sú samozrejme zakázané, a, a pri tých sociálnych sieťach, ich šokuje z toho, že to vlastne vôbec je možné a aký super zážitok to je. Čiže predsa no. len toto asi chýba. Znám, protože mám kamaráda, to není jenom armáda. Mám kamaráda, který vede učně. A on je rovná tím, že normálně bije antenu od auta. A já jsem zjistil, že on je naprosto nejoblíbenější pedagog. No, Protože s nimi učí jedná jako chlap s chlapy. A skutečně, když dělá blbost, tak ho natře po ryti normálně anténu od auta tu nosí normálně sebou. A funguje to a já jsem se, protože jsem zjišťoval, jaký je jejich názor na tohoto mého kámoše, nejoblíbenější pedagog. Hmm. A pak mám ještě jednu věc, co se teda týče těch pracovních sil. Když jsme tak úžasní, proč se nesnažíme místo otroků a e, primitivních pracovních sil někde nedaleko opic. E, proč se nesnažíme zavádět více robotizace, více umělé inteligence? Té nebudeme muset jednou vyplácet důchody a nebudou nám tady dělat problémy. Uh. S týmto ja napríklad súhlasím, len momentálne presne hovorím, že stojím pred tou stavbou a uvažujeme, ak tieto veci tam použiť jednoducho. Proste tie káble niekto musí naťahať, niekto musí proste vymurovať ten múr, akože to už niekedy Mané. robotu urobiť, Mane, no, robotu Mané. to niekedy urobiť, ale bude tam... Existují dneska už si projekty staveb, které vám postaví jeden člověk z několika roboty, počínaje vykopáním základů. A tam se jenom v podstatě sesadí zdi a propojí vám tam kabely, ale ty kabely vám tam jeden člověk propojí za den a je hotovo. My, my jsme totiž neuvěřitelně zaostalí v našem stavebnictví. To je další problém. My mastíme cihly a omítáme je ručně a kopeme pomalu i ty základy ručně, ale ono, ono jak se svět je úplně někde jinde. Já jsem se bavil se známým, který pracoval v Německu a ten <laughs> říkal, to, kde jsme? My jsme prostě o třídu vzadu za nimi. Jo, a, tady, a i ta stavba se dá postavit v podstatě s dvěma lidmi a dostatečnou robotikou bez dalších lidí. bez omítkové stavby, výkopy, montáž, všechno dělají roboti, protože se na ty stavby přiváží hotové díly. Já jsem byl před 20 lety na misi v Arábii a tam jsem sledoval, jak staví. V blbý Arábii, kde stavěli Indové, to bylo, oni byli už tehdy o generaci před námi zastavěním. Tady se jenom zvyšují ceny a vyrábí se čím dál mizernější materiál a nahání se, a to je i ve fabrikách, a nahání se co nejlevnější otroci, protože ten otrok, který bude dělat za minimální mzdu a bydlet někde v buňce, stále vychází levnější než ten robot. Ale toho bychom se měli vzdát, protože nakonec ten otrok se vám jednou zbouří, někoho zavraždí, znásilní, když jich bude moc, tak to, když to udělá islámský stát nebo nějaký africký stát typu Jižní Afriky, pokud s tím ne pohneme. A tady je jediná šance skutečně roboti, umělá inteligence a minimalizovat dovoz otroků. No, s tým sa, s tým sa dá súhlasiť. On, ono, došlo tu pár mailov v reakcii teda na to, jak ste hovoril, že mm-hmm. Slovák proste ne, ne, nechce pracovať v, tých, v týchto fachoch, tak ono sa mu ani není moc čudovať, keďže sú to náklady na život e, podobné Nemecku a v Nemecku má troška iný plat. No, možno tie, tie platy nejakým spôsobom by... by Trojnásobek minimálne. No a potom, potom, by, no, potom by e, nemuseli Slováci utekať z východného Slovenska na západné, alebo ešte ideál, ideálne úplne mimo Slovenska. Ten, no. ten e, rozdiel je zásadný, lenže uh, ten, tá vec je, že uh, No nenažraní podnikatelia. Máme o mnoho viacej vzdelaných, o mnoho, mnoho, mnoho viacej, celé, no. o mnoho, o mnoho viacej, no tak tá prac, vlastná pracovná sila je tým, že niekto tlačí ceny, lebo kto je čím ochotný zaplatiť, za čo. No tie náklady, samozrejme, nemáme porovnateľné náklady úplne s Nemeckom, to si neúplne budem s tým súhlasiť, uh, pretože najlepšie sa je to vidieť uh, v každej krajine tento fenomén úplne rovnaký. Nemci z pohraničných oblastí chodia robiť do Luxemburgu, lebo sú tam vyššie platy ako v Nemecku, ale bývajú v Nemecku, lebo sú tam nižšie náklady ako v Luxemburgu. Tak ako naši pôjdu pracovať do Rakúska, ale bývať budú u nás, a podobne ako mnohí zahraniční vyhľadajú všetku zdravotnú pomoc u nás, nás späť doma. Ja nepoznám niekoho, kto si v Amerike robí zuby, ale chodí si ich robiť ku nám. Ale jasné, že to nie je ideálne. Jasné, že majú tí ľudia pravdu, čo reagujú na to, že proste uh, tie náklady sú vyššie. Jasné, že sú. To, to je, v tomto to dokonale nie je. Ale hovorím o tom, že postupným vzdelávaním a všetkým tú sofistikovanejšiu prácu vyhľadávajú ten priestor ďalej. Nie je to len otázka Slovenska. To isté uh, to istý pohyb je proste e, v Čechách, v Nemecku, v Spojených štátoch. Proste niekto v Alabame ide do New Yorku, lebo má lepší plat, a ktorý je o mnoho lepší ako ten, ktorý dostane u seba doma. Tento, toto prúdenie je prirodzené. My stále patríme medzi krajiny, kde najmenej ľudí Do no Slovenska je vonku. V podstate bola taká tabulka OSN, my sme boli jeden na úrovni, tuším 6,8 alebo 7 Pobalské štáty sú na 17 a Juhoslávia, bývalé štáty Juhoslávia, akých 30 nebudem rátať Nový Zeland, ktorý má tiež uh, tak na 35% ľudí mimo, ale to je skôr dané to izoláciu ostrova ako uh, e, zlými podmienkami. Tak chuť uh, mať viac uh, z pohľadu kvalitnejšieho životného štandardu a zároveň, že má viac vzdelania, mu umožňuje proste nájsť si ešte lepšie zamestnanie uh, uh, v zahraničí a potom tie prostredky, ktoré tam zarobí, pri nižšom náklade si vlastne zrealizujú to. Lebo ste povedali správne tú poznámku, že elektrika robí zahraničí, kde si zarobia, potom si tu postaví dom. Čo ale by mu neumožnilo úplne urobiť samozrejme v tom samotnom zahraničí, pretože keby tie náklady boli komparovateľné s tým, tak by to bolo komplikované. On v, tých, eh, porovnaní... on v tom zahraničí taky dostává menší plat než domácí. To je přesně ono, to je zase je tam jako nějaký s prominutím teda africký neger bez urážky teda z hlediska nějaké rasy. To je, to je stále otrokářství využívání cizích pracovních sil na to, aby se jim mohlo platit méně. A to je podle mě celý špatně. Jo, protože tady měly být zavedené v celé Evropské unii a to nám slibovali před 35 lety, já si vzpomínám na Klauze, říká, že do pěti let budeme na úrovni Německa. Přece jeden z projektů Evropské unie byl ve všech zemích za stejnou práci stejné platy a nikdy to nezrealizovali. Proč? Protože nás Německo, především Německo a Rakousko vyžírají, kde můžou a využívají toho, že ty platy jsou různé, odtahují nám lidi, protože kdyby naši lidi dostali e, stejné peníze za stejnou práci, no tak by tam nešli a koho by si tam natáhli. Oni už tam mají těch barevných, co nechtějí dělat dost. Ale pán Kalniak, mal by som, mal by som taký nápad možno, možno do placu eh, ohľadne tej, ohľadne tej pôrodnosti, že by sa dala zdvihnúť. Eh, ja, ja to vidím proste tak, že, že pokiaľ eh, by mladá rodina dostala byt, ktorý by sme postavili králikárne, nabúchali by sme to s panelou, nebo nebolo by to žiadny luxus, ale dostali by byt a neboli by držaní za gule nejakou bankou celý život, že musia splácať nejaké splátky, tak by mali čas na rodinu, mali by čas e, chodiť menej do práce a tá, tá, tá rodina by troška aj inak fungovala, keby nemusel byť otec stále niekde vycestovaný v predeli a splácal nejaké úroky nejaké banke. Čo myslíte, nešlo by to tak A tí byty a ne lichvářské byty. Tak. Ja si myslím, že nejak takto funguje, tuším, e, aj v tom Maďarsku že oni dostanú úver, ale po prvom dieťati nejaká časť odpadne, alebo minimálne v úrokoch, pri druhom nejaká ďalšia časť a pri treťom nejaká zásadnejšia časť. Čiže áno, ale hovorím, že či to má dopad na nejaké zvýšenie porodnosti, naozaj neviem. Pretože žiadnu z týchto vecí, a ja nechcem sa, len trošku sme odločili o tej obranej témy, v ktorej sa cítim aspoň trošku <laughs> viac doma, že toto ja neovládam, to, to ja len tak citujem, že... No iný, že, iný, poli iný, demografickú mapu všetky, iný politik k nám nepríde, viete, štátov. tak sa pýtame vás. <laughs> ja, sa, ja nemám na to, len, len, len proste mám obavu, že nedostanete odo mňa kvalifikovanú odpoveď. No, tak že, akože- no bol to, taký to, nápad, to, že myslíte, a, že ten nápad a, je blbý, a, alebo by to mohol fungovať? Ne, ne, ja hovorím, že niečo podobné si myslím, že Maďari urobili. Ak ja sa nemýlim, tam je nejaký uh mhm. -huh. benefit, za každé takto narodené dieťa, že proste môžete dostať úvery, jasne, zoberte si, byt, zoberte si dom, byt a tak ďalej. A ako náhle máte prvé dieťa, tak ide prvá časť plátky dolu, alebo nejaká výrazná časť úrokov, potom pri druhom dieťati a pri treťom už sa to premietá aj do istiny, že sa znižuje istina a podobne a podobne. Hej? A, a e, ja len, keď hovorím, že pozriem na tú demografickú mapu niekedy Európy, keď sa niekde znásobí, tak v zásade je tá pôrodnosť toho 1, dačo, hej, lebo je to viac ako jedna, čo je ešte stále dobré, sú štáty, ktoré majú pod jedno a, a platí čím bohatší štát, tým horšia štatistika. A ja neviem, ako si správne toto vyložiť. Pretože stále na tú otázku, keď všetky tie podpory, inklúzie, um, materské školky a všetky tieto veci máte k dispozícii, v tých, ako častokrát hovoria, švajčiarskách a luxemburskách a tých uh, najlepších miestach na život, ale máte tam najnižšiu porodnosť. A vtedy treba vzáť, vzáť akože do úvahy to, že tá individualizácia toho človeka, ktorý už vníma aj svoju vlastnú kariéru, svoj vlastný rast a je ochotný proste, lebo má nejaký niečo naučené z rodiny, si povedal, že tak ja si to jedno dieťa alebo dve urobím, ale už potom tí partnery, tým, že sú takí vyrovnaní a nie je tu priestor na to, že jeden zarába a druhý je doma, stará sa o rodinu, tak vlastne obidvaja chcú mať tú kariéru. A teraz ja sa len pýtam, že ako ich tomu donútiť, v rámci voľného spoločenstva, lebo aj to, čo hovoríte o otrokárstve, je dané samozrejme e, kapitalistickým systémom fungovania, kde tá cena a trh rozhoduje. A to je dôvod, prečo napríklad niektoré reštaurácie na Slovensku nikdy neprežijú, e, pretože ľudia jednoducho si radšej uvaria doma, ako by si zaplatili za tú reštiku. Čo nie v niektorých iných krajinách je zvyk, že sa proste doma nevarí a preto tie reštaurácie môžu lepšie fungovať, pretože si to tam musia tí ľudia zaplatiť. Ale zase potom ten podiel nákladov na správu je dramaticky vyšší z toho jedného platu. No ale to už by som zachádzal do úplných vecí, ktorých už vôbec nie som doma. Čiže toto neviem, či vieme vyriešiť, tie nápady sú správne, ale ako by to zafungovalo, to ja dopočítať neviem, pretože <laughs> ten, my ako z rozpočtu, keď zoberiete, predstavme si, že je nejaký e, teraz sme asi 35 miliardový rozpočet, tak zhruba tých 30 miliard sa okamžite opätovne prerozdeluje medzi ľudí. Čiže to, čo sa radi tak hovoria, že vlastne zbierate ich nadanie, no to sa rovno vracia naspäť, pretože do zdravotníctva je 9 miliard, na všetky typy zdravotného sociálneho poistenia a podobných vecí idú ďalšie a v zásade na to fungovanie štátu na tie nejaké nákupy, ako sa častokrát hovorí, ktoré sa vždy akože teda majú rozkradnúť, sú to, sú to stovky ktoré buď skončia v diálniciach, železniciach, nemocniciach alebo nejakých ďalších podobných veciach a tie treba pozorne sledovať, aby tam nedochádzalo k nejakým zlým cenám a veciam, ktoré to môžu poškodiť. Ale faktom zostáva, že máme ja neviem, 50 typov dávok sociálnych na všetky prípady a, a ten štát to takto prerozdeluje. Keď pôjdete do ďalších, Môžete ich samozrejme zvyšovať, lebo však to je tá solidarita medzi tými, čo viacej zarábajú menej. Ale či to bude mať efekt, na to vedia odbude len odborníci a to ja teda nie som. Ale nápad ako takto na prvú pohľad je to zaujímavý a pekný. A vyše hovorím, podľa mňa v Maďarsku niečo podobné funguje, ako ste povedali. A je to otázka totiž střetu soukromého stavu státu a e, státního státu nebo občanského státu. Dochází k stále k, více k privatizaci státu, protože když se podíváme na to, že tady kdysi vlastně celý bytový fond z velké části patřil státu a zbytek byly soukromé nebo družstevní domy. E, dneska jsme se dostali do situace, že značná část, narůstající část bytového fondu je v soukromých rukách pronajímatelů a ti pronajímají samozřejmě pro zisk. Zatímco stát pro zisk pronajímat nemusel, proto jsou tak šilené nájmy, ty jsou hrozné teda jak na Slovensku, tak v Česku. A kdyby se stát staral o svoje občany a ne o zisky nějakých lichvářů, kteří tady v podstatě realizují Bůh ví jak a Bůh ví kde nahrabané peníze v zahraničí a staví za to ve velkém, eh, řekněme, činžovní domy, já nerad používám výraz panelák, protože ono už se z panelů dávno nestaví, že staví se do posuvného obednění ale výsledek je takový, že tady stát pustil svoji roli a nechává v podstatě odírat lidi, v mnoha případech cizími investory, který tady investují bůhvy jak získané peníze, jenom tím, že je tu nechá stavět bytové domy a oni na to z toho e, výborně žijí. Pokud by tady byla státní výstavba, a to buď přímo státní, anebo družstevní, s tím, že by, se, že by vycházela a pouze nákladová, nikoli zisková, tak by se už, už toto by přineslo výrazné zlepšení z hlediska získání bydlení. No, u nás teraz akože aplikujeme tie nájomné byty, ktoré dostali zníženú DPH, stávajú ich vlastne prostredstvo štátnej agentúry, veľké poisťovne s dlhými peniazmi, ktorí nepotrebujú mať taký primárny zisk, ale či to tú situáciu vyrieši? na to takisto ja neviem úplne odpovedať, ale nejaké prvé v podstate sa už v tejto chvíli tuším odozdávajú predovšetkým pre zdravotníkov, lekárov a, a, a podobne. Len, len si, že spodníky, tom... armáda, policie, všichni měli svoje byty. To se všechno zlikvidovalo. Nevím, jak je to ne, nevaj, nevím, jak je to na Slovensku, co jste na tom dobře v tom případě. No, Ale tady se vojákům vyplácí eh, debilně peníze na ubytování, místo aby si armáda zajišťovala ubytování sama. I ta americká armáda si tohle zajišťuje sama. My se opravdu chováme jak eh, stát eh, v absolutním pořízení lichvy. No, Skúsme sa... Áno. Skúsme sa... Skúsme sa pozrieť na priemysel a výrobné náklady, respektíve za koľko si nakupuje americká armáda alebo predáva ďalej zbranie, to znamená, sme v zbrojenom priemysle a v Rusku, kde tie náklady v Ruskej federácii ten ro z rozpočtu sú podstatne nižšie ako v Amerike, ale dokážu toho vyrobiť podstatne viac, pretože tie štátne firmy, pretože tie, e, tie výrobné podniky sú zväčša štátne alebo s podstatným štátnym podielom a tým pádom s menším budžetom, s menším rozpočtom sú schopní vy, vyprodukovať adekvátne množstvo zbrojnej techniky. Čiže je to otázka prístupu. V Amerike je to čistý súkromný biznis, kde vlastne E, aj tí generáli sú nejakým spôsobom zainteresovaní a potom sa stávajú na chodok v tých rôznych zbrojných podnikách, na, dostávajú sa na významné miesta s veľmi dobrými platmi a podobne. Čiže je to dané prístupom. No, ja vám tuto poviem iba jednu vec, že áno, samozrejme. A tu si požičam vetu, neviem, či s tým budem populárne, ale požičam si vetu od Andreja Babiša, ktorý často hovorí, že čo nám ostalo naše? Pretože tu sa všetko sprivatizovalo. V Rusku, to je, vlastne chyba. Ten, kde ten priemysel, uh, ktorý prináša základné hodnoty, to znamená predovšetkým z pohľadu nerastných súrovín, je z veľkej miery kontrolný štátom, Gazprom a podobné firmy, ktorý z toho potom samozrejme financuje v jednotlivých podnikoch jednotlivé zákazky. Si konkrétne pamätám, mňa zaujímala samozrejme hasická technika, existujú nejaký, nejaká, nejaká republika, Ruskej federácie, ktorá sa volá, tuším, Baškorkistan, kde existuje, v, tuším, tam je UFA, alebo aké to mesto, a tam v zásade e, vyrábajú také oboživelné, také, by som povedal, o mnoho väčšie, ako boli kedysi PTS, jak si pamätáte, plavajúci transporter stredný. A tam sa robia až 30-tonové, volajú to tuším výťaz. A tá firma dostávala od štátu pravidelné zákaz, keby prežila, ju celý čas živilo a dneska vlastne iba zvyšila svoj objem a dodávate e, výrobky samozrejme za zniženú cenu, pretože drvia väčšina jej existencií bola financovaná zo štátu. A preto vlastne štát si nad tým zachoval svoje e, právo a na rozdiel od ostatných bývalých krajín, či už Sovietskeho zväzu alebo e, východného bloku, Rusi sa nezbavovali svojich e, NZ-ov, tých starých tankov, tie, ktoré dneska je častokrát vidieť aj, aj v poli. A všetci ostatní to rozpredali a Rusi to dneska vlastne používajú uh, ako materiálno-technickú základňu a mnohé z nich naozaj reálne aj zakračujú do boja. Čiže boli schopní cestou toho štátneho riadenia to vyprodukovať. A to je tá vec, že oni majú čo v podstate ponúknuť aj tým partnerom, ktorých ich, e, ostali s nimi spojení, čiže Čína, India a mnoho ďalších krajín. A tým pádom, neviem, ako ten západ vidí, však boli teraz zverejnené nedávno čísla miliárd dolárov, ktoré príjmajú z nafty a ropy v týchto štátoch. A jediné, čím teraz Amerika tlačí, boli tie tlá, na čo mám pocit, že India a Čína odpovedali jasne a tým pádom akékoľvek tie ďalšie opatrenia sa míňajú účinku. A tá produkcia, ja neviem, tuším, čo som povedal, 7 miliónov delostreleckej munície ročne, to je a neviem, či dokonca len 152, či je vlastne adekvát 155, to sú akože brutálne čísla. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No dobre, takže e, poďme, poďme, poďme ešte e, k Maťovi a k Mirovi. Dajte chalani otázky, bo otázky, jak máte. Ja by som... Ja by som povedal ešte pár poznámok k tejto téme a mohli by sme ju uzavrieť, tú pôrodnosť a <laughs> demografiu, ale e, a pretože by som sa rád vrátil k tým vojenským veciam, ale predsa len mám... Budeš pár... když nebudeš mít po demografii. Budú musieť bojovať jenom roboti je už takmer, je už takmer 10 hodín, tak si dovolím, mm. dovolím, si, dovolím si vlastne len takú poznámku, že nikdy by som nebol býval povedal, že uh, u vás sú zbeli, budeme hovoriť o sexe, ale poďme ešte chvíľku do toho, ja si ešte nejakých, <laughs> ja, ja, si, ja si ešte nejakých 10 minút potiahnem, aby sme zodpovedali aj ďalšie otázky. No lebo mám tu ešte Dobre, gnos, tak, e, nejaké takže... nos, gnoske sú tu ešte nejaké otázky, čo ano, ľudí zaujímalo. Mhm. No, no. no. To môže, máte dokončiť to. A dáme no, Dobre. Vlastne- mhm. Dobre, takže ja len veľmi rýchlo rýchlo k tej e, pôrodnosti. E, bývanie samozrejme extrémne dôležitá vec e, pre, pre pôrodnosť alebo pre nejaký rodinný život a výchovu detí, ale nie je to nejakou automatickou garanciou zvýšenia pôrodnosti tá dostupnosť toho bývania. Samozrejme je treba, aby, aby bola. E, s tým súvisí aj téma Husákové deti, to sú tie hlavne 70. roky, odtiaľ pochádzam aj ja, a Pepe a, a ja. aj, aj, aj vy. Ja som Husákové dieťa. Áno, ale tá, no. tamto nebol ten... E, e, tá, ta, tamto nebol tiež ten efekt tej výstavby, že sa rodilo viac detí, ale hlavným dôvodom, prečo sa tam rodilo viac detí, pretože do reprodukčného veku e, prišli, prišli tí povojnové generácie, tí boomers. To, čiže tie byty vtedy boli dôležité, absolútne, tam proste e, z tohto dôvodu práve, ale neboli dôvodom toho, že sa tá porodnosť zvýšila, ale naopak vy, vykrývali tú zvýšenú porodnosť, aby ľudia mali kde bývať. A pod, uh, e, potom ešte je tu jedna taká vec, že uh, sledoval som nejaké, nejaké rozhovory nejakých ľudí, ktorí o tejto téme hovorili a že je aj do, dosť veľký rozdiel medzi bytmi a domami. A že je efekt, že v domoch teda rodinné domy, vily, proste bývanie proste v domoch uh, má za efekt, že tam majú ľudia tendenciu mať viac detí. A potom, že treba štartovacie byty, ktoré sú malé, treba z garzonky, jednoizbáky, 2 plus KK, že tiež to není úplne ideálne pre nejakú podporu pôrodnosti, že dôležité je aj ten priestor proste, aby tam bol. A odporuč, odporučil by som, e, keď to niekoho zaujíma, tak E, rozhovory e, od Peta Bureša, kde vystúpil Stírad Musil, on je lekár, a Jura Novotný a boli tam dva diely. Jedno, jeden diel bol problémy dnešnej populácie a druhý diel demografia a problémy populácie 2. Takže tým by som z mojej strany to ukončil a chcel by som sa spýtať teda ešte na pár vojenských ve vecí a tá najdôležitejšia alebo tak najviac proste preberaná e, rezonujúca, že v akom stave je vlastne tá naša slovenská protivzdušná obrana, pretože rôzni ľudia hovoria rôzne veci, že čo teda bolo odvzdané eh, Jaroslavom Naďom, bývalým ministrom obrany e, na Ukrajinu. A e, že čo nám teda vlastne zostalo? E, máme niečo zo systémov KUP, alebo všetko, všetko je preč? Zostali nám nejaké manpady, viem, že sme mali nejaké igly. A druhá vec, že ak niečo z tohto máme, tak, tak tam by mala končiť životná životnosť technická u Igiel teraz v roku 25 a u Kubov v 27, čiže ak nám z toho aj volačo ostalo, e, tak, tak proste už to bude končiť. A potom druhá, druhá vec k tomu je, e, že čo je s tými systémami Mantis, pretože teraz, keď sa o tých dronoch hovorí, tak e, e, údajne nie, nie, niekto, niekto asi z opozície to spomínal, že, že by mali byť tie mantisy niekde v garáži a nemali by byť e, nejak používané armádou, že, že proste že aký je stav v tých, týchto veciach PVO vlastne slovenskej? Skúsim to povedať jednoducho. KUP, všetci viete, SA6 a kódové označenie NATO je, je v zásade systém z 50 rokov a v podstate nám ešte zo pár kusov ostalo. Tých prevádzky schopných je teda veľmi malé množstvo mm. a mhm. ja v podstate som ich ešte, ale sa nebavili o ich kompletnom vyradení, snadíva z toho dôvodu, že čakáme, že vlastne príde ten eh, barak. Je to raketový systém, to znamená, je predovšetkým na, na lietadlá, teoreticky vrtulníky, teoreticky nejaké uh, a asi aj rakety by to dokázalo zvládnuť. Stredný radar, dosah, myslím, áno, že do, áno, do 24 kilometrov. Presne tak a tuším, uh, má výšku, výšku má nejakých uh, 10, 12, 13, 14, tak do toho mm. aj možno, že menšiu. A, a má jeden iba jeden problém technický, podľa mňa taký väčší, okrem toho, že je starý a už uh, teda má svoje časy za sebou a jeho vyradenie v podstate Mhm. ruka v ruke vlastne s tým, ako prichádza Bara, ktorý má samozrejme úplne iné parametre. A je to, že on nemá, myslím, samodeštrukciu. Čiže tam, keď sa netrafíte, <laughs> tak je istota, že si to niekto odnese vzhľadom na mhm. e, hustotu obyvateľstva na Slovensku, je to ako veľké riziko. E, to samozrejme. Ale my sme s ním pracovali aj počas e, jednotlivých iných ohrození, ktoré sme tu mali, ktoré neboli mediálne eh, prezentované, ani sme to nechceli, ale cítili sme niektoré kroky, ktoré mohli byť problém, ale sa to všetko vyriešilo na základe dobrého, eh, dobrej komunikácie. A Čiže eh, je tam, asi by sme ešte nejako dali dokopy nejakú jednu batériu teoreticky a, a, a sú nejaké rakety, ktoré ešte nie sú úplne potom, potom po tej záruke, ale každá z nich má 30 alebo 40 rokov. Igly sú, igly mm -hmm. takisto už majú svoj uh, ich uh, nejaký počet, to je asi také tajnejšie, čo je, ale to je vyslovene MEMPED, uh, ktorý slúži na ochranu malých jednotiek, to znamená so svojím obmedzeným dosahom a, a to je vlastne vec, ktorá má byť nahradená, či už uh, eh, sa diskutuje o polskom Piorune alebo o tureckom, uh, tureckom systéme. A bola otázka ešte smerom k Mantisom, samozrejme Mantis, podobne ako všetky ostatné veci, uh, to samozrejme nie je pravda, ten systém je nainštalovaný, je viditeľný, kdokoľvek uh, ide okolo uh, uh, základne Prešov, tak tam je vlastne nastavený. A druhá jeho časť je v Martine na výcvikovej základni, kde sa eh, s tým eh, vykonávajú výcviky, lebo to je relatívne nedávno dodané, takže sa na tom prebiehajú školenia všetkých, všetkých posádok. Čiže tam sú dve, dve, dve batérie a oni sú hen tak rozdelené. Áno. To sú áno. hlavnové systémy e, 30 mm áno. kanóny. Perlikony s programovateľnou muníciou, ale ich mm. hlavný mhm. problém je dosah, čiže oni vedia chrániť túto základňu, to je všetko a druhý bol ešte v jednej chvíli uh, jeho časť eh, v Michalovciach uh, uh, na základní mechanizovanej brigády, teda 22. mechanizovaného práporu. Ale uh, má on základný problém, že samozrejme ako všetky veci, ktoré moji predchodcovia <laughs> objednali, tak zabudli na takú základnú vec, že by sa strašne šiklo, keby to vedelo komunikovať. Takže tie veci boli nejakým spôsobom vyňaté z toho a prišiel systém, ktorý komunikuje sám so sebou a so svojím vlastným jediným radarom, ktorý samozrejme nie je úplne dostačujúci na to, robil viac ako to, na čo je naučený. Čiže Uh, mm. To je vec, kde sa generálny štáb snaží nejakým spôsobom získať ešte ďalší upgrade alebo niečo podobné, ale oni sami sú z neho takí trochu smutní z toho Mantisu. Ja som rád, že zase nie je od ozbrojené sily, ale jeho funkčnosť je veľmi problematická. Ale rozhodne to nepovažujem za danajský dár, ani by som to neohováral pretože to je vlastne e, e, statická verzia Skyrangeru dneska. A, a to je vec, ktorá je v poriadku, akurát, že cena, pomer, ako cena, pomer, výkon je samozrejme z môjho pohľadu neúplne akceptovateľná. Preto vlastne, ak sa bavíme o tom, že čo chcete urobiť s protidronovou ochranou a čo chcete spraviť s tým eh, protidronovým múrom, no tak ja si myslím, že to musí byť v obidvoch smeroch viacvrstvové, čiže aj radarovo. Preto uh, som tak často spomínal ten uh, pasívny radar, uh, ktorý samozrejme má tiež svoje nedostatky, žiadny radar nie je ideálny, ale ich postupným uh, posadením na seba alebo vedľa seba a, a prekrývaním ich vlastných funkcionálit dokážete mať veľmi dobrý prehľad. Ten, ten ples od ERI Ehm, má obrovský dosah a monitoruje komunikáciu. To znamená, okrem inerciálnych ehm, dronov, ktorých nie je ale veľa, ehm, je schopný, nepozerá na to, či má niečo veľkú odrazovú plochovú, neveľkú, to bola jedna diskusia s nejakým tiež odborníkom, on pozerá predovšetkým elektronickú komunikáciu a dokáže byť pomerne aj na malé, na malé drony, ako náhle majú vlastne nejakú emisiu tých elektronických vln. Čo je jeden z základov, že on kúkať niekedy je tak trošku za kopec a vidí relatívne ďaleko. V kombinácii s našimi prehľadovými radarmi, predovšetkým tých krátkeho dosahu, ktoré majú v tom členitom teréne nejaké výhody. Čiže všetko teraz simulujeme, ktoré sme išli po 3000 metrov, alebo na 3000 metrov sme vlastne dobre pokrytí, ale musíme ísť do tých nižších, nižších e, výšok kvôli našim horám a členitému terénu. No a potom sú tie zvukové, ktoré uh, robia Ukrajinci, ktoré sú podľa mňa veľmi lacné, Eh, z pohľadu toho, čo stoja radarové systémy, takže to sa určite oplatí. No a na ich druhej strane vrstvenie jednotlivých efektorov, teda tým, čím vlastne chcete proti tým dronom zakročovať. A tam ja tvrdím, že to na tom, čo pracujeme, dáva zmysel, pretože ktorékoľvek tieto a, eh, eh, protidronové riešenia na tom princípe Erlikonu a programovej munície je proste extrémne drahé. Nelen samotný Skyranger stojí 36 miliónov jeden kus a vy by ste ich potrebovali mať 30, aby ste niečo pokryli, ale, uh -huh. a to sa nedoplatí. Ale samozrejme aj programová munícia je extrémne drahá, lebo to proste čo kus 35 to 1000 eur. Čiže, čiže koľko toho chcete vystrieť na ten, na, ten, na ten dron. A hlavne každý sa na to pozerá, no však tak jeden dron, však ten viem dať elektronicky dole. Áno, isté, jeden dron viem dať elektronicky dole, ale ne 300. Proste to, proste to je, vždy treba byť pripravený na nejaký roj a plus na to ešte klamné ciele, ktoré vlastne majú hodnotu, ja neviem čo, tisíc eur? A čo s tým budeme sliať potom? Čiže my vyrábame na Slovensku dva kanóny, 30 a 23. A to si myslím, pričom 23 je originál proti však pôvodom zo šilky, alebo ako sa to vlastne polský systém, a toto bol ruský a Poliaci robia <coughs> a tiež a to v dvojičke až v štvoričke, sa to produkovalo a 30 je náš klasický. K tomu existuje nejaká opozdená munícia, či už na pyrotechnickom alebo nejakom časovači a k tomu treba prispôsobiť vlastne programovanie toho algoritmu, že nebudem programovať samotnú muníciu pri výstrele, ako to býva pri týchto helikonoch a to pri tých eh, mantisoch, čo je extrémne drahé, ale uvedomujúci to, kam to striela a ako to striela do nejakej výšky, kde sa to rozprskne, mu práve výpočtom a systémom riadenia palby poviem, kedy má vystreliť na ten cieľ, aby sa vlastne presne trafil. Čím ušetrí veľa peňazí a hlavne používam 150 eur muníciu a ten samotný kanón stojí, ja neviem, 150 tisíc. Čiže ste úplne v inej cenovej relácii oproti 30 a 10 miliónov. A samozrejme problémy sú tie radary, čiže sme to diskutovali s Pepem o tom, že vlastne aj Číňania aj všetci robia, samozrejme áno, to je skvelá a dokonca ich robia dobré, len vždy máte pocit, že niekto má zadné dvere a ja nemám veľkú chuť, aby niekto, kdokoľvek tušil, uh no. -huh. čo máme my vlastne v, v črevách toho, čím sa snažíme identifikovať, uh, identifikovať drony a preferujeme naše. A potom je tretia verzia, to sú stíhacie drony, ktoré samozrejme to je veľká moda dneska, no len oni musia byť zásadne rýchlejšie ako tie drony, ktoré naháňajú. Čiže na FPVčka vám stíhacie drony celkom dobre idú, lebo to je relatívne malý dron a relatívne pomalý, ale už pri šáhidoch je to naháňanie veľmi ťažké, pretože uh-huh. tam je rozdiel v rýchlosti veľmi malý. A preto som povedal, že nad určitú úroveň výšky sú veľmi dobré lietadlá a v tomto prípade tie najlacnejšie verzie teda cvičáky, ktoré majú zároveň aj kanón. A samozrejme v tomto prípade by bol ideálny napríklad ten vrtúlový supertukan, ktorý proste má tú rýchlosť ideálnu presne vo vzťahu k, vo vzťahu k eh, dronom, pretože stíhačka, ktorá zostrelí dron, aj kanón, nie je raketo pochopiteľom, že to sa už vôbec neopláca, ehm, musí čeliť tomu, ako sa vyhne tým čerpinám z neho. A to tie vrtulačky... Alebo Albatros ZA. Alebo Albatros ano, ano, ano. ZAčko. Toto je trošku problém, <laughs> pretože to je jedna z myšlenok, ktoré mám a zatiaľ som ich nereprezentoval von, pretože nemám istotu, že uh, máme jed, jednu možnosť, ktorá keď bude úspešná, tak sa o tomto ešte my raz porozprávame. Presne, lebo to sú dobre. Len predsa len aj ten Albatros je rýchly. Ale rozhodne cena pomer výkon je úplne dramaticky niekde inde, pretože mal veľmi dobrý kanón a ten mal muníciu, ktorá bola absolútne priateľná. A, ale to na určitú proste e, výšku už e, pozemné kanóny vám na to nepomôžu, tie kanóny majú čo úroveň 3000 myslím, metrov alebo 2500 efektívnej strelby. Čiže kombinácia musí byť viacvrstvá aj tu. A tým pádom sa dostanete k niečomu, že poviete, no nepostavíte múr, lebo vždy niečo prejde, ale viete byť 80, 90, 95% e, úspešný voči dronovej hrozbe. A veľká protizdušná ochrana, ako bude barak, e, by, alebo Mampady vlastne má byť už proti veľkým cieľom klasickým, kde vlastne tá raketa je hodná toho, že zostali iné lietadlo alebo mhm, nejakú inú mhm, raketu. Mhm. No ešte e, rýchla otázka, z akého, dôvodu, z, z akého dôvodu tie F-16 teda už neplnia úlohu PVO? Nemá, nemá, není na to výzbroj, alebo Operačná spôsobilosť a bojaschopnosť. schopnosť. v podstate oni vlastne teraz prechádzajú tým zaraďovacím procesom, kde máme slabé stránky náhradné diely, pochopiteľne, lebo tam, tým, že je to FMS mm. Mhm. projekt, tak aj Lockheed Martin je nešťastný, že proste tá administratíva je proste dlhšia ako aké sú naše potreby a oni v mnohých prípadoch aj celku omeškali, však viete, že bulharisti majú ešte relatívne väčší problém. Čiže my ten termín toho 1. januára, ktorý ja som chcel, zjavne asi úplne nestihneme, ale v priebehu toho prvého pôroka už by sme mali vlastne začať postupne tie 16 nasadzovať. A druhá vec je kompletné doškolenie mechanikov, lebo tam sú jednotlivé rôzne stupne, e, kedy chcete robiť základné a stredné opravy vlastne e, priamo na svojej základni a toto sú veci, ktoré sa ešte dorábajú a teda tam je vlastne tá asistencia, ale niektoré, mm, by som povedal, pre nich sofistikovanejšie opravy ešte úplne nie je možné a ten, ten časový resurs je v mnohých prípadoch neúpresný. Uh, ja hovorím, že uh, to je jedno, aké lietadlo máte. <laughs> Nič není komplikovanejšie a je istota, že jedna tretina tých uh, lietadiel jednoducho je na nejakých prácach. Proste je na nejakých prácach a preto vlastne ten počet tých lietadiel musí byť adekvátny, aby ste vedeli mať pohotovosť, kde musí byť minimálne 3 nepretržite schopné a mm. potom mali výcvik, ktorý by mali mať aspoň ďalších 5. A to už je 8 lietadiel a zvyšne sú takže na prácach. Čiže ten 14 tých lietadiel je proste taký ten hraničný model, ktorý je to minimum. A v prípade, že nejaké strátite, no tak ste, jak sa hovorí, dolietali, stará mama. Čiže preto bola tá debata o tom, že či ešte 4, pretože keď vychádza z nejakej histórie, tak sme prišli o 4 výkyvy do 20 rokov, tak to tak asi zhruba vychádza, že toto je tá udržateľnosť, aby ste tú letku mali naozaj plne funkčnú aj na výcvik, aj na servis, aj na samotnú úlohu v rámci, v rámci súboja. A potom je dobrá téma, čo ste povedali, to zedačko, však preto sme my hovorili o tom Skyfoxe, že to stojí proste nejakých 10-12 miliónov eur a je to, má to ten nový motor, taký je to výrazne pomalšie, ako bol starý Albatros, alebo teda o niečo pomalšie sa dohodneme, aj slabšie je to lietadlo, aj ľahšie, tak uh, v prípade, že by to malo kanón, tak to vie plniť aj výcvikové, aj takéto uh, drone hunter úlohy, ale samozrejme, že to nie je tá najlacnejšia verzia. Ale tam platí, že na určitú letovú úroveň nejakej výšky, tak tam už samozrejme tie pozemné hlavňové efektory v rámci protizdušnej ochrany už nemajú dostrov. I, iba, že by sme sa vrátili k flaku, mm a, a podobným veciam. Písalo mi to viacej teda zamestnancov ministerstva obrany ohľadne povinného očkovania, že aj, ke, aj, aj keď nechodia na zahraničné misie, že sú nutení každý rok absolvovať očkovanie, ktoré je nedob, nedobrovoľné alebo nedobrovoľne no, sú... No, tam je otázka, že proti, pro, proti akým chorobám, to si povedzme no, konkrétne, to, že to o čo ne... ide a môžeme sa na to pozrieť. Nebude to asi COVID, že ne? neviem, aké, pošlem vám, pošlem vám e, potom e, po relácii, čo dobre, presne tam poslal dobre, k tomu. Si to. A, ja som e, zásadný a, k, tým, dobrovoľník v tomto, ale... K tej, no- k tej noske boli tu teda aj pochvaly, potom jeden, jeden sa tu pýta, že či bude prezbro, prezbrojovaná aj tá noska, keď sa bude prezbrojovať teda uh, štandardná armáda, že či bude aj tá noska prezbrojená v rýchlosti len, áno, nie. Uh, viete čo, není o tom rozhodnuté, Aha. ale keď ja mám sentimentálny vzťah k tej 58 a jak som na tej noske bol, tak som sa znova vrátil k tomu, že to je proste jedna dobrá zbraň. Ako príjemne sa strieľalo proste na manuálnych mieridlách 100 metrov trafiť, proste ja som bol tam prekvapený a to nepatrí medzi nejakých dokonalých strelcov. Proste je to fajn. Ja si myslím, že to, čo ona potrebuje, tá zbraň, je určitú modernizačnú verziu, ak v nejakej normálnej slušnej cene sa dá proste trošku uh, eh, ľahčiť tým plastom a, a dokáže mať nejakú pikatinu tam niekde, kde môže ísť uh, moderná optika z pohľadu nejakého endpointu, redpointu, tak, tak vtedy si myslím, že to význam má a, a je to hlavne veľmi blbozdorné a veľmi veľa to vydrží, čiže pre ten základný výcvik je to dokonalá zbraň z môjho pohľadu, môžete ma opraviť. Čo sa týka uh mhm. -huh. toho prezbrojovania, eh, primárnej zbrane, tam naozaj ten plán je, momentálne ja stále hovorím, že e, musím počkať do rozhodnutia finálneho, ktoré si povedia ozbrojené sily, ale myslím si, že to zaznelo aj v médiách a ja preferujem slovenské riešenie, takže uvidíme. Mm. No a posledná vec tej noske teda ešte od, od jedného uh, uchádzača, že v akom, v akom stave sú v súčasné, súčasnosti Národné obrané sily. Na oficiálnej web stránke je posledná aktualizácia 10.7. a z reakcií ľudí napríklad na sociálnych sieťach pochádza informácia, že po odoslaní všetkých podkladov požadovaných pre vstup uchádzači viac neboli kontaktovaní. Chcem počiarknúť, že čas podkladov tvoria notárske overené dokumenty, výpis, zdravotná karta, že občan na to musí vynaložiť teda čas a prostriedky. No a že čo je pravda na tom, že hoci nábor deklaruje rovnosť prístupu, uchádzači z radov aktívnych príslušníkov určitých zborov po odoslaní požadových dokumentov zostávajú bez odpovede, bez hodnotenia a, bez ich, a ich žiadosti sú ignorované a bez oficiálneho rozhodnutia. Dopis, to sa pýtal. Uh, dám, to rozhodne, dám to rozhodne preveriť, ale uh-huh Fakt je ten, že máme 7500 registračných formulárov, ktoré toto kolegovia vyplnili a medzičasom máme 1670 prijatých žiadostí. Čiže oni sa všetky spracúvajú, proste je ten záujem vyšší, ako, ako sme čakali. Čiže ja poprosím len o tú trpezlivosť, že na mhm. každého, kto poslal registračný formulár, určite e, proste príde a pracuje sa na tom, ak je nejaká konkrétna vec, je to nejaký strašne dlhý čas a nulová reakcia, dáme si konkrétny prípad alebo konkrétne a preveriť to je najmenej a pošleme nejakú odpoveď. Vôbec nie, zbory majú ten istý prístup, dokonca si myslím, že sú v mnohých oblastiach preferovaní, pretože sú potenciálne, môžu si roz, stále neskôr vydať po tom prvom výciku rozhodnúť, že ostanú v národných obranných sílach alebo pôjdu s žandárom. Čiže ja naopak, toto som vyslovene robil aj s cieľom, aby som dokázal vylepšiť tú situáciu aj pre policajtov, príslušníkov ZVS, eh, aj NBU, aj všetkých ostatných. A eh, viete, že ja som v rámci tých ozbrojených zborov taký akože fanda, čiže to by som im určite neurobil. A Takže ako náhle je niečo čakanie dlhšie, ako by očakávali, je to aj našimi kapacitami a teraz vlastne celý ten tým uh, eh, tých uh, národných obranných síl, kde profesionálne tých tabuliek nie je veľa, sa venuje tomu samotnému výcviku, aby zvládol čo najviac ľudí predcvičiť. Máme za sebou asi okolo 300 ľudí, 320, ktorí už prešli výcvikom. Teraz akurát e, je v sobotu nedelu docvičovák k tej prvej vajarke pre pohotovostné operačné zálohe okolo, na okolo 100 ľudí a hneď ďalší týždeň začína uh, ďalšia stovka, takže budeme postupne rozširovať aj tie kapacity až možno na 300-400 ľudí uh, za dva týždne a budúci rok by sme už mohli sa dostať do tej situácie, že to všetkých uh, dobehne preto sme robili aj tie zmeny, aby to nebolo limitované 31. Eh, decembrom, ale celoročne. Ste mali 14 dní plus 6 dní a tak, aby to všetko vedelo ísť do niečo plynulejšie, na tom naozaj robíme. A verím, že každý, kto prejaví záujem, musí sa dostať k tomu, aby eh, vedel dobre fungovať. Mm-hmm. No ke- keďže väčšinou hovorívate, že nemávate informácie o vyšetrovaní, tak asi nebudete vedieť, či sa, ako sa vyšetruje teda odzbrojenie armády prechádzajúcim ministrom, asi, asi nemôžete mať tie informácie teda, že? Ne, ne, ne, ne naozaj ich nemám, mm. ale z niektorých posledných rozhodnutí som ja trochu smutný a a sám rozmýšľam nad tým, že čo sa v tej veci dá urobiť. Minule som tak reagoval, že ma za to skritizovali v súvislosti s tým, čím si plní ešte špecializovali sú svoju úlohu, pretože tá 5-mesačná väzba u Denio Kolára je proste čistokrvným nezmyslom V porovnaní k závažnosti trestnej činnosti, ktorej sa mal akože dopustiť. A, ale mm -hmm. u ľudí, ktorí o mnoho vážnejšie vyhlásenia vykonali, tam o žiadnej väzbe nemôže byť ani niečím mnohozno. Uh, e, umyselne dokonca David Linter ešte podal nejaké rozhodnutia, ktoré presne tie isté, čo vlastne obviňovali Dennyho, tak dal to do rozhodnutí policie, ktorá to zamietala, že to v žiadnom prípade nie je trestný čin. Máte tých príkladov stovku. Čiže nielen, že väzba by už nemala byť, ale mali by aj rozhodnúť e, v týchto veciach o zastavení, pretože v iných prípadoch rozhodovali rovnako. A, a tu isté platí aj tu, že ten tlak tých médií, ktorý proste každého, kto si odvolí, dovolí rozhodnúť inak, ako oni chcú, verejne pranierujú zverejňujú jeho mená, vystavujú ho kolegom proste k dispozícii, aby sa na nich dorobili. E, je to teda ten súboj veľmi ťažký. Ja mám proste svoj na to názor, ale tak som na ministerstve obrany, takže tam načínajú končia moje kompetencie, ale viac o tom samozrejme neviem. Jednu časť vyšetruje e, Európska prokuratúra, uvidíme, a druhú časť myslím, že e, naša Slovenska, takže verím, že sa tým budú zaoberať seriózne pán mm Kaliňák, mhm. a e, pseudonovinár Šúc ešte nesedí v base za to, že máme byť všetci vlastne dehumanizovaní, alebo ako sa to vyjadru, však to je normálne. No, vyjadril sa generálny prokurátor, že to preverí, tak si počkajme na to rozhodnutie, to, toto, to, mhm. toto ma veľmi zaujíma, lebo to je, akože to je neuveriteľné, čo si ten človek dovolí uh, s tou svojou, uh, uh, akože čím on kedy prispel, Viete, rozumiem ľuďom, ktorí boli autentickí, uh, disidenti za komunizmu, hej? A keď niečo povie Fero Mikoško, tak ja to berem s tým, že OK, veď teda on aj niečo eh, v tom svojom živote vybojoval uh, pre tú slobodu a demokraciu, tak môže mať ten názor, ktorý síce proste nepodporil tradičné hodnoty, ale mal to ako nejaký súboj z nej. Ale u ľudí, čo celý život, ako predtým boli komunisti, alebo písali pre články, alebo predtým vyštudovali, jak Leško, že vyštudoval marxizmus, leninizmus a dneska je to najväčší ochranca demokracie. Alebo tu Šuc, ktorý uh, konkrétne sa celý život v, v niečom v podstate priživil na tom, že čím nenávisnejší článok napíše, tým dostane o 3 eur a navyše. To je neuveriteľné. Neuveriteľné. A on sa tým chváli. Uh-huh. Že to robí, že on teda akože je ten bojovník. A mohli by sme to teraz zakončiť poslednou otázkou ku mimovládnym organizáciám, aby sme, lebo už do, tu slúbil sa do 10. takže už vás držíme dlhšie. Že te, teraz teda uplynú... Ja mám dvar... ešte nejaké otázky, no, no ale, ale, budli chlapci. No bohužiaľ už... E, Dajme posledné tri, dáme posledné tri, dobre? Posledné tri. posledné tri. Takže e, teraz uplynú dva roky od e, výroku doktora Fica, že, že končí éra mimovládnych organizácií v tejto krajine. Je to pred dvomi rokmi to bolo. No, že či máte pocit, že skončila tu vláda mimovládok na tejto krajine? Po dvoch rokoch teda. Ja si myslím, že zásadne sme im pristrihli krídla. Uh-huh. A, a ja si myslím, že to je veľmi dobre. Zoberte si, že e, mnohí sme okamžite zlikvidovali, však ja sa nejdem chváliť, ale e, my sme vypli globsek a mám pocit, že to už nie je ak sa nemilím, presťahol sa, k súdom do Čína, tak našiel, ja neviem, či, či nájde... Oni len tú konferenciu tam presťahovali, oni akože sídli, ale, myslím, že stále na Slovensku, ale môžu, aktivity presťahovali. Môžu, ale už nemajú nikde vyškrtnuté, majú všetky podpory, čiže tu to sme absolútne zadržali. Uh, po druhé, Uh, prepustilo sa v podstate väčšina tých dohodárov, čo boli čistí mimovládkari, to aj úrad vlády potom ide veľmi tvrdo uh, aj s Jurom Gedrom na čele, ktorý toto má za svoju úlohu, ktorý vlastne pripravil aj ten nový zákon, ktorý nakoniec prešiel a ktorý vlastne spôsobil ten obrovský hlavý bôl, že budú musieť ukázať, čo je odkiaľ. Zoberte si tie úlohy, ktoré rozdal, to sú vlastne aj tie preverenia, kedy sa zistilo, že oni si veselo fakturovali tú istú vec na tri ministerstva a, a vydávajú to dneska za, za mm, fakturačne účtovnícky, účtovnícky omyl môžete niekedy skúsiť sa opýtať, či by vám neprenajali starú tržnicu za 2,5 tisíc a potom by ste to nehali trikrát predplatiť od každého ministerstva inak. To je vlastne typické pre nich. Čiže ja si myslím, že v tomto smere z hodov okolností nie som nespokojný, ako sme postupili. Aj pri tých medzinárodných tlakoch, aj tam neustúpila aj Robert Fico, to bolo koľko výhrážok aj z Európskej únie, aj k tomuto zákonu samotnému o tých mimovládnych organizáciách a nakoniec sa to zvládlo. Čiže toto z hodou si považujem za dobre. Tam, kde sú medzery ďaleko väčšie, sú tie vysporiadania sa s covidovým časom a týmito vecami. Tam vnímam tú rezervu, ale je pravda, že jednoducho jedna vec je uh, mať nezávislé súdnictvo, prokuratúru a orgány uh, e, vyšetrovacia. Tam máme šancu len neustále tlačiť, písať ďalšie trestného znamenia a, a rozporovať tie zamietnutia, ktoré boli a bojovať s tým, uh, pretože to sú nejaké pravidlá aj demokracie ostatných. Tam si myslím, že tých rezerv je viacej, aj v reakcii niektorých orgánov. Ale toto z si myslím, že uh, tam cítim, že sa rozhodne urobil krok dopredu. Mhm, eh, kolega Miro Juriš ešte eh, sa k nám pripojil, tak Miro daj ešte otázku, ak ty si chcel niečo k tej k tej taktike, myslím. Ty, ty budeš dávať Peťo poslednú, tak musíš vydržať. Opäť Miro ešte nemá možnosť hovoriť. Dobrý večer všetkým. Tak ja tú otázku tak vzťahujem tak trošku k tej ukrajinskej vojne, ktorá už trvá 3 roky. Tak vieme o nej veľa, vidím, že aj pán minister je dobre informovaný, čo sa týka vývoja tých nejakých vecí dronov a podobne. Takže ja tú otázku len veľmi teda zostručným, že jedna z vecí, ktorú vidíme na tom východnom fronte, keby, ak to tak nazvem teda, že ma, trpí nedostatkom živej síly a aj tým teda, že že aj tí mobilizovaní tam ani na jednej strane nepreukázali nejakú extra vysokú teda bojovú hodnotu, že viac sa to tam týkalo dobrovoľníkov. A otázka je, keby sa do nejakej podobnej situácie dostalo Slovensko, teda nemyslím tým, že by nás napadol nejaký štát, ale sa môže stať, že v nejakom štáte vypukne rozvrat nejaký a niečo sa sem teda začne vlastne valiť. A že počtovo sa mi zdá, teda, ale to je môj osobný pocit, že tá naša armáda by to nemusela celkom zvládať. A tie počty dobrovoľníkov, teda dobrovoľníkov, ktorí teraz ten výcvik absolvujú, sú tiež teda nie nejaké extra také, ktoré by takáto situácia mohla vyžadovať. A potom určite, že keď by došlo do tuhého, tak sa tých dobrovoľníkov nájde aj na Slovensku. Lenže ako by sa organizovali, že kde by našli tých vyškolených veliteľov čiat, rôd. Lebo tí vojaci, čo sú dneska v zálohe, a neviem teda posúdiť, do akej miery tí, čo absolvovali ten výcvik, sú teda už adaptovaní naštudovaní na tú vojnu roku 2025, že aby sme sa nedostali do situácie, že ak by sa toto stalo, že by na našej strane boli sprvote strašné straty, kým by sme sa ako bojovať naučili, lebo fakt by teda značnú časť tej, ja neviem, aká veľká oblasť Slovenska by mohla byť postihnutá niečím takýmto, ale že určité časť oblasti by bránili ľudia, ktorí teda by boli takmer bez výcviku. Všetko, teda otázka. Uh, uh, ja by som povedal, že <laughs> to je odpoveď na dve hodiny, ale skúsim to zostručniť čo najviac. Tak samozrejme, za tým účelom sa budujú aj národné obranné síly, respektíve jedna časť, a to znamená operačné zálohy, kde ľudia majú chuť slúžiť pri konkrétnej zbrani. Tam je záujem v podstate, že sa hlásia už aj velitelia do zálohy, čiže viete zo záloh vlastne konštruovať aj veliteľský zbor, a vytvoriť v podstate jedna z tých cieľov je vlastne ako keby tretiu brigádu, ktorá by dostala vlastne do vienka techniku, ktorú vlastne máme modernizovanú a funguje, ale jej náhrada bude daná, dajme tomu, pásovými CV90 alebo Patriam. A tým pádom vlastne máte tretiu brigádu, tým pádom mám vlastne to divízne veliteľstvo, ktoré sa tu rodí, má nejaký zmysel. Čo je už celkom dostatočný počet, nehovoriac o tom, že tu máte ešte mnohonárodnú uh, brigádu, ktorá vlastne je tu presne na posilnenie v prípade takýchto vecí. Našou základnou výhodou, a teraz samozrejme nemyslím si, že vojaci po dvoch týždňoch v výcviku v Národných obranných silách sú e, profesionáli, ale získali prvé skúsenosti. Preto je ten výcvik rozdelený do dvoch rokov. Prvá fáza, dva týždne, tri víkendy, druhá fáza, dva týždne, tri víkendy a potom je otázka, či chce byť v pohotovostných zálohách, ako e, v tých zálohách, ktoré majú slúžiť predovšetkým na zaujatie miesta po odchádzajúcich manévrových vojskách pri jednotlivých e, krízovej infraštruktúre kritickej a budovách osobitnej dôležitosti. A potom operačné, ktoré vlastne môžu pôsobiť priamo na útvaroch, ako doplňovanie, ako aj pre tú tretiu brigádu, o ktorej sa my tu bavíme. Našou základnou výhodou z taktiky však je samozrejme náš relief. Čiže uh, tak ako sa celá ukrajinská vojna, a ja to tak poviem, a odborníci možno za to zosekajú, ale ja tvrdím, že sme tam, kde bola druhá svetová vojna. Rozhoduje delostrelectvo a tanky a pomalé lietadla, ktoré dneska voláme na drony akorát, že to celé inteligentnejšie a, a s modernejšou technológiou, ale proste tá rýchlosť je tam daná tak, ako to bola za druhej svetovej vojny. Preto vlastne podobné prostriedky proti ním musíme použiť pri tej ochrane. Ale náš relief pomerne dosť intenzívne bráni nejakému jednoduchému prechodu nejakého väčšieho počtu o, o, na, naše územie. Tým pádom ten, to, to rácio, ten pomer medzi počtom brániacich a útočiacich, ktorí je nevyhnutý na prekonanie takéto prekážky, je viac ako 3-1, de facto by to malo byť 5 ku 1 a podobne. Čiže v mnohých oblastiach sme schopní sa relatívne efektívne brániť. Slabšie stránky sú rovinaté územia juhovýchodného Slovenska, kde je samozrejme treba urobiť nejaké iné opatrenie, potom na chráne vodné toky a naše hory, ktoré sú v podstate po celých hraniciach od Vyšného Nemecka a hore a celé Polsko a v zásade aj, aj s českou stranou. A s Maďarmi je to Dunaj, neskôr Ipel a potom vlastne je tá časť, ktorá je taká trošku otvorenejšia. A z tohto pohľadu sa samozrejme aj armáda pripravuje na ľubovoľný prípad, lebo o 10, vy musíte budovať armádu nie na dnešné potreby, ale že kedykoľvek v budúcnosti môže sa nastať nejaký blázon, kedy nastane nejaká zmena, revolúcia, hospodársky úpadok a, a, a vojenský a e, prevrat, to sú není veci, ktoré sa nemôžu stať. Ale tá reakcia a veľkosť armády je si myslím aj vojnové počty na to, čo potrebujeme v zásade dostačujúca. A výcvik profesionálnej armády vôbec nie je zlý. To keď človek vníma, ako oni sú motivovaní, tak je to veľmi uspokojivé. Ja som veľmi nadšený z nich, ale to, čo máme naozaj dodať, je proste techniku, že pokiaľ som v roku 2006 pred 20 rokmi menil techniku e, po Husákovi ešte na ministerstve vnútra, tak po 20 rokoch na, na obrane robím to isté. Že zase ešte e, husákové <laughs> auta, nelen deti, ale aj auta je potrebné vymeniť. Čiže až e, sa dokončí tá modernizácia z pohľadu tej techniky, ja s personálnym sústratom, ako sa hrubo hovorí o ľuďoch, e, som veľmi spokojný, pretože predvádzajú naozaj aj v tých podmienkach, ktoré majú neuveriteľné výkony. Čiže nemyslím si, že, že by to nejak padlo. Navyše, uh, mnohí majú skúsenosti, či už z misií, aj v Afganistane, aj v Iraku. Nie sú ľudia proste z uh, nejakej uh, cukrovej vaty upletení a ja aj na to výciku som to videl, že už niečo tí ľudia videli, a že sú prirodzenými autoritami a že tí ostatní chcú následovať. Nie je to ideálne, netvarím sa, že máme kompletnú celú armádu SIL 6, ale určite uh, k tomu mám adekvátnu dôveru, pretože tí ľudia tú robotu milujú a je na, na úlohe hlavného udržbára armády, čo je minister obrany, aby im tie podmienky vylepšil. Preto tento rok sa venujeme predovšetkým zmene výstroja vojaka ako takého Čiže nové váskáče, nová uniforma, nová taktika v rámci balistickej ochrany alebo Vesta a, s, s modulárom, a, nová primárna, nová sekundárna zbraň, helma, nočak. a nejaká tá komunikácia. Toto je to, čo vlastne teraz pre mňa hlavná priorita a popri tom sú samozrejme aj ostatné vyzbrojovacie projekty, ale tie idú svojou vlastným životom. Uh mhm, -huh. Posledná otázka od Peťa na dnes. E, Mám veľmi rýchlu otázku, jedno konštatovanie alebo malú otázku. Môžeme obchodovať so zbraniami s krajinami, kde, sa, kde, kde sú vojenské konflikty? Ja si pamätám v časoch, kedy som ešte bol v, v rámci výroby leteckých simulátorov tak, e, že bola, boli obmedzenia, že nesmiete vyvážať zbranie do krajín, kde prebiehajú vojenské konflikty. Je to tak, alebo je to už nejako zmenené? Jasne, je to e, štandardný prvok, kedy na základe takéhoto, takéto poučky robí OSN zoznam embargovaných krajín. Áno. Na tomto, na tomto princípe. A, a ten stále existuje, ten zoznam embargovaných krajín, aj keď sa výrazne zmenil, ale keby ste tam chceli hľadať Rusko, alebo Ukrajinu, alebo, alebo uh, Izrael, tak sa tam nenájdu. Myslím, v tomto prípade... Na to narážam, na to narážam pretože, áno, pre, pretože keď kupujeme e, rúsku ropu a plyn, tak podporujeme vojnu na, na Ukrajine, ale keď kupujeme rakety e, na PVO z Izraela, tak nepodporujeme vojnu v Gaze. Je to... Áno. Áno, veľmi áno. podobné. Ale toto asi je, embargo akože, tam neplatí. tuto vám poviem úprimne, tuto samozrejme neplatí, nie je tam stanovené, ale, ale aj vám rovno poviem, že e, toto je otázka, ktorú často dostávam a myslím si, že určite sa niekde našla aj vo vašich mailoch. Uh, jedna vec je e, politický postoj, kedy uh, sme práve tou humanitárnou krízou a humanitárnou pomocou jednak odkázali, že to je to, čo nám záleží a to je tá ochrana životov civilistov. Na druhej strane uh, to môže posúť cynicky, ale pre mňa ten slovenský záujem nakúpiť najefektívnejšie a dostupne najlepší systém, ktorý sa veľmi osvedčil, je určujúce. A nekúpim kvôli tomu, nekúpim kvôli tomu horší alebo trikrát drahší systém, pretože 6 batérií uh, Patriotu, 6 batérií na Samsu je neporovnateľných uh, cenovo, galaktický rozdiel proti tomu, čo vlastne máme teraz. A uh, tu som uprednostnil slovenský záujem a keď som za to kritizovaný, musím si to samozrejme tú zodpovednosť odniesť a som prí, pripravený ju niesť, ale toto bolo také rozhodnutie, na ktoré som sa samozrejme pozeral, ale aj som pre preto urobil. Uh -huh. nemáme na iná kategória je toho patriotu a tohto uh, izraelského systému. A druhá posledná drobnosť, ekonomická, transakčnú daň platíme do sumy 10 tisíc a na to sa už neod, neodburáva. Ja chápem, že je to dobrá vec. Je to niečo podobné, ako je platba kartou, kde z každej platby kartou Platíme 1 až 1%. Áno? No, 2, 3, 4. 2, 3, 4 podľa karty. Alebo tak dokonca. Čiže vy sa na tom brutálne zarába a my keby sme mali transakčnú daň aj pre veľké firmy, to znamená na veľké objemy, tak úplne iný príjem by do štátneho rozpočtu prišlo a takto sa vlastne rabujú, no to nie sú nejaké šialené sumy, ale proste e, na to trpia iba malí, ktorí robia menšie obraty. Neviem no, prečo, uh, to není pre všetkých, pre všetkých uh, platby. Uh, je to na všetky platby, má to ten strop. Ja no, neviem odôvodniť, prečo je to práve 10 tisíc. To treba sa opýtať ministerstva financí. Ja význam tej dane chápem v tom, že neplatia ľudia a podniky nevedia tú daň premietnúť do ceny. To je pre mňa rozhodujúce, že je to taký, taký zvláštny typ, mnohé iné veci, keď im dáte väčšie dane z poistného alebo čokoľvek, to, povie, to oni premietnú do ceny. To oni pre, a keď dáte zvýšenú cenu naftu alebo na, na, na plyn, oni to všetko premietnú do ceny. Tuto to nevedia premietnúť do ceny, lebo budú proste platiť viacej. Presne o tú sumu, ktorú to premietnú do ceny. No tuto 4 promile, to není taká a, suma, že by sa zrútila a, a tá je fabrika. To, a, je to, a, je to, a je to vlastne obratová dan, ktorá sa nedá obísť, preto toľko kríku o, e, v podstate zo strany e, progresívnych Slovenska a týchto ostatných pravicových strán, lebo to sa nedá obísť a my sme známi jedno z najväčších nedisciplinovaností v oblasti platenia daní. Česká republika mala lepšiu daňovú disciplínu, keď nemala tie elektronické pokladnice, ako my, keď sme ich už mali ale to je dané proste históriou, vývojom DNA, všetkým možným, čo to zapletieme. Ale je to 0,4 proti bankovej karte, napríklad American Express vyberá 4%, Visa tuším 3, Mastercard 2%. Čiže je to výrazne menej, ale zase nie som odborník na tieto veci, to je proste už oblasť financií, ale je to dobrá poznámka, môžem sa skúsiť opýtať, že prečo je to práve Platia všetci a ten príjem bude úplne iný do štátneho rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem pekne a ja. Ďakujem že za, po, za pozvanie a želám vám ešte peknú debatu do polnoci. E, ďakujeme, no a ja by som vám zaželal nakoniec jednu vec e, aj teda celému Slovensku, že za ten posledný dar teda Ukrajine, aby sa nám neodvďačila ako vždy e, niečím parádnym zastavením ropy alebo podobne. Bolo by to super, keby to tentokrát teda vyšlo inak. Súhlasíte? Poďte sa, ja som, ja, ja, som, ja, ja absolútne súhlasím aj príjmam, uh, uh, kdokoľvek má na to iný názor, ale ja si pamätám, bol som minister vnútra, keď na Slovensku pochodovali maďarské gardy. A mohli sme sa oplatiť rôznymi spôsobmi, urobiť nejaké tvrdé. My sme ich vtedy zatkli, ale nepoužívali sme zbrania a podobne proti ním. A potom prišiel Robert Fico a rozhodol sa, že nevyhnutnou situáciou je kultivovať vzťahy so, so susedom, aj keď je k nám neslušný. A nakoniec eh, prišiel ten Viktor Orbán a povedal, že musíme to spraviť, a, a dostalo to k tomu, že dnes tie vzťahy s tým Maďarskom sú dokonalé. Aj v prípade Fialu, ktorý a Rakúšana, ktoré ani nehovorím, čo vlastne narozprávali všetko o Slovensku, sme boli ticho a chceme, aby tie vzťahy s Českom fungovali, pretože to je bratský národ, to je nepopísateľné, vo svete neexistuje taký vzťah a chceme o to zabojovať za každú cenu, aj keď niekto urobil proste chybu, to netreba brať osobne. A ja som takisto tvrdím, že aj tu chce mať vzťahy, kedy sú dôvody, pre ktoré nebudeme predmetom proste tých hádok a pokúsime sa vlastne vylepšiť tú situáciu a je na nich, aby takisto pracovali na zlepšení tých vzťahov. A áno, môžu sa nám odďačiť zle, ale, ale platí, že ten pokus o to, aby tie vzťahy boli fajn, proste nejaké urobiť musíme. A keď znova urobia takúto chybu, tak vlastne už potom máte ďalší argument, že kto je v skutočnosti na vine a z toho sa nebude dať utiecť. Mm-hmm. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne. Uh, dobrú noc a budeme sa tešiť teda na budúce, dobre, na, na, budúce mm-hmm. na pokec. E, môžeme dať teda zase nejakú demografiu. <laughs> Podobné veci, no. <laughs> Máme o no. letectve kopec vecí. O letectve. Pôjdeme ešte do polnohospodárstva a tam to môžu prečajú. Nie, nie, pozemnú techniku preberieme na no, budúce. Dobre, čo sa Dobre, tak letectvo. dobre, ďakujeme, do počutia. No dobre páni, takže hostia máme za sebou, všetky maily sme samozrejme nestihli, ale aspoň taký, jaký taký výsud z toho sme dali. Veľa ľudí teda nahnevaní na to darovanie tých božen a podobne a tých bagrov. No ale tak Počuli ste argumenty, urobte si názor sami. No a my ideme teda, my ideme teda ďalej, Martin. Takového ministra vám můžeme jedině závidět. No víš to. tak, Protože jako nedovedu si, představit, nedovedu si predstaviť kteréhokoliv našeho ministra obrany, nejenom Černochou, že by si troufli vystoupit na alternatívy. Nenáhodou. Mm. Uvidím, bude zaujímavé teda, pokiaľ bude táto vláda vymenená e, s hlbokými oráčmi, že, či, že či budú ochotní chodiť do alternatívy teda aj po, po... Nikto. <laughs> Uvidíme. No, podľa mňa budú ochotní chodiť do alternatívy so zásahovkami. No. Jo, presne. presne. To sebo. Uh, <laughs> no. Bude musieť silnejšie dvere spraviť na štúdiu, nejaké také tie riadne, riadne s tými zámkami bezpečnostnými, aby to tak ľahko nevykopli. Ale e, poďme, poďme Martin, e, poďme do, do, do tej Českej republiky. Si, si, už mal si teda s Jirkom e, reláciu, hodnotili ste tie voľby ale mňa tam, ani, mňa tam teda prekvapili dve veci. Prekvapilo ma, že Fiala dostal viacej hlasov, neviem za čo, a pre, prekvapilo ma, že Piráti dostali brutálne veľa hlasov. Že, ak, ak, a, že ako to je toto možné? <laughs> Že, že, že aj, aj Stan dostal brutálne veľa hlasov. No, <laughs> že, že, že či, no to je čom boli takí dobrí? No? Vysoká otázka, účasť bola, ale že? Mm, to taky. Ale takhle, to jsou zase segmenty voliť politické, které, která skupina oslovuje. Stan neustále oslovuje starosty a vesnici a stále se jim to daří, protože tam evidentně ti lidé nechápou, že může být dobrý starost stan na vesnici na malém městě a může být naprosto protinárodní stan eh, v Praze v centru. Co se týče Pirátů, no tak tam je dlouhodobé oblbování mladé generace. Na to lichva tuto hm, zločineckou stranu postavila, protože jestliže se někdo označí za Piráty, tak je zločinec. Nemůžu si pomoct, pirátství je, jak známo, organizovaný zločin. E, a e, oni, oni pracují skutečně s těmi mladými a ty mladí jsou tak blbí, že u nás došlo za těch e, někteří, jako abych neurážel všechny mladé. U, u nás jsme se dostali tak daleko, že v celé historii lidstva vlastně mladí prosazovali perspektivy pro sebe a mnohdy tedy i svoji zem a musím říct, že za posledních 30 let se lichvě podařilo díky internetu, sociálním sítím, drogám a možná i očkování dosáhnout toho, že mladí jsou tak blbí někteří, že vlastně hlasují proti vlastní budoucnosti. Ten šlechta tam, šlechta tam vypadá, jako by si pustil do gati. A, takže to jsou Piráti. Tady si musíme připomenout jednu věc. V České republice vlastně existují čtyři uměle vytvořené strany na základě po požadavku a potřeb lichvy. To znamená, je to v první řadě Pirátská strana na oblování mladých. Potom je to ANO, které se opřelo do segmentu důchodců, kteří někteří taky moc nepřemýšlejí. Je otázka, jestli víc hlupáků je mezi mladými nebo mezi důchodci. Potom je to, potom je to samozřejmě... E, Eh, eh, Piráty se jmenoval, eh, ano se jmenoval, ano, tak poslední volby samozřejmě to bylo, to, to bylo stačilo, to byla vyloženě uměle vytvořená strana a motoristé. Takže tady máme čtyři uměle vytvořené strany a to, to je už zásadní problém, protože ty strany jsou vyloženě, vyloženě byly, jsou nebo byly konfigurované na to, aby nějakým způsobem ovlivňovaly voliče. Druhý problém je, že jsme vlastně neměli ve volbách ani jednu eh, volitelnou vlasteneckou stranu. Vlastně všechny politické strany, nemusíme se bavit vůbec o té ještě stále teda existující vládě, to jsou všechno strany, které posluhují cizákům a vyloženě protinárodní a to, co ta vláda předvedla, to bylo arrogantní hulváctví vůči voličům. K tomu není co dodat. Jediné jejich téma byla Ukrajina. E, kromě toho, kromě toho nám e, vylepšili teda životní úroveň Green Dealem a e, reprezentant stan, tak ten nám podepsal migrační pakt, že jo, za to opatrně teda stan, dostali od voličů tolik hlasů, tak až budou voliči brečet, že se nám tady někdo vříská Allahu Akbara znásilňuje ženy, tak ať si sám nafackuje za to, že volil takového člověka jako je Rakušan. Bohužel já se nemohu někdy zbavit, že dojmu, že někteří čeští voliči nedosahují ani úrovně opic, protože ani opice by nevolili proti sobě. No, Takže to máme Piráty, to máme e, ANO a to máme teda podvodnou stranu Stačilo, což byl v podstatě slepenec špatných lidí. Já jsem to nazval kontejner plný špatných lidí a dobře, že tak dopadli. No, výsledek eh, voleb je takový, jak bylo plánováno, a jak já to opakuju již delší dobu, impotentní vláda. To znamená vláda, která v podstatě nic nezmění. A přesně o to tu šlo. To znamená vláda koloniální, vláda, která bude posluhovat cizákům a vláda, která bude nějakým způsobem vždycky proti vlastním občanům. V tom se změní minimum. E, důvodem je fakt, že pokud bude sestavena Babišova vláda, což je velmi pravděpodobné, řekněme si rovnou, že Babiš to je reprezentant globální lichvy v Česku, e, proto teda ta vláda postavená bude a celé a vlastně i do určité míry činnost té předešlé vlády byla taková, že naháněli Babišovi voliče. Uhum. No, takže ta vláda, kdyby byla ideální, tak by bylo samozřejmě, by teda vládl Babiš sám a byl by plně odpovědný za to, co dělá. Že bylo třeba nahradit ten arrogantní partu, co tady ničila stát a národ pět let o tom, teda čtyři roky o tom, není nezbytečné se bavit. Ale problém je v tom, že skutečně změny budou žádné nebo minimální. Eh, dů, důvod je ten, že uspěli motoristé. Jak jsem uvedl teda v tom trnu číslo 13, tak e, motoristé jsou zárukou toho, že se neprosadí v podstatě žádné pozitivní opatření. E, co se týče Okamury, no tak to je zase politická strana, která se tváří jako vlastenecká, což já tvrdím dlouhodobě, ale není. A tato situace se stále zhoršuje třeba dodat. Protože tam přišlo třeba pro, pro není žádná vlastenecká strana, jestliže pro chce být v NATO. Já jsem toho názoru, že pokud někdo chce být v NATO a v EU, tak v České republice to znamená, že je protinárodní a proti zájmům občanů států. Protože tyto, tyto organizace, eh, hlavně tedy aktuálně teda EU, doslova ničí národní státy, snaží Když se nám tady vyměňovat obyvatelstvo Michaním raz ničí ekonomiku Green Dealem, ničí ekonomiku válkou na Ukrajině z možností vypuknutí teda třetí světové války. A z tohoto hlediska se vlastně podle mého názoru nic nezmění. Takže asi to je takový základní úvod. Jestli máte nějaké dotazy, tak no. do mhm. toho. No, no, no, ja by som mal No, môžeš, môžeš, Matej. Ja by som mal otázku. Ty si, Martine, Zírkom hovoril niečo o tom hnutí stačilo, že oni majú nejaký právny problém, že by mohli byť akože zrušení, alebo volačo v tom zmysle. Môžeš nám to objasniť, že o, o čo išlo? No, tam se řešilo, nejenom mu stačilo, ale stejně tak u SPD, že vlastně to je skrytá koalice takzvaně. Ale protože jako koalice by museli mít asi 11% případně i víc. Mm-hmm. A zatím, o, ano, ale Soutim to uznal, že teda nejsou skrytá koalice a stačilo, aby se dostali do, aby překročili 5% a dostali se do sněmovny. Takže o tento problém šlo, Soutim to odklepl. My jsme to uvedli v podstatě den před rozhodnutím toho soudu, takže jsme tu informaci ještě neměli. Mm-hmm. Jasné, lebo to bolo v tom predchádzajúcom ešte trne, nie tomto poslednom, ale ano, ešte v tom to bylo 12, takže... přesně mm tak. Ono v podstatě podobný podvod bylo o to spolu, že jo? taky taková mhm. zvláštní koalice a pomohli jim z toho v podstatě <laughs> nejvyšší soud nebo ústavní soud vedený Rycheckým, což je No, to nemá cenu sa ani rozširovať. Ináč, Martin, ten Babiš je dobrý komedián, lebo neviem, či to bolo včera alebo predvčerom, tak uh, rozprával na ulici pre nejakého novinára, tam hovoril uh, i, o Izraeli a o genocíde v Gaze a druhý deň mhm. dal, dal video, že volal som teraz s Bibim Netanyahu, no a my sme kamaráti a naše manželky sa poznajú a, úplne otočil, že zelda na deň, vieš, že, <laughs> takže tam asi... Ale tak Babiš nikdy nebyl jiný, Babišovi se nedá veriť ani pozdrav, teď jako já znám něko, řadu lidí, který ho znají a sám jsem s ním měl dva, dva delší pohovory a to je člověk, kterému se prostě nedá věřit. To je základní problém a potvrzují to všichni. Obecný názor je takový, že koho Babiš ještě nepodrazil, jo, když to tak řeknu. Pro mě to má samozřejmě... Je to Co? podobné, jako keby na Slovensku bol, eh, já nevím, eh, Oravkin z eh, GNT bol premiérom, tak to je to isté. Babiš je podnikateľ, to nie je premiér, politik, to je proste človek, ktorému to veľmi vyhovuje a svoje podnikateľské aktivity pomocou štátu. No, no potom... to je ale jenom část pravdy. Babiš je hlavně reprezentantem globální lichvy, že jo? Z politického mhm. hlediska. To je alfa omega. No a dneska mal potom ešte vyhlásenie, že... je podnikateľ, to je spíš jenom přívestek. Dneska začal komentovať teda, že zastavuje uh, muniční iniciatívu E, čo Česká republika akože skupovala za cudzie peniaze muníciu zo sveta a dodávala to na Ukrajinu, ale prakticky tam, tam ani nešlo o české peniaze, nie? To, to väčšinou oni dostávali peniaze z iných štátov a za to sa to kupovalo, pokiaľ si no, pamätám. Ja to přesně nevím, ale ja sa obávam, že v tom mizeli naše peníze teda. Aha. No že tam je to celé, to je, e, v podstatě celá ta pomoc Ukrajině, to je jedna velká korupční záležitost. Jo. Tady někdo organizoval dodávky a z toho si přikrádal a dovez to na Ukrajinu a tam místo, aby to šlo jako pomoc, tak se to prodávalo, měl z toho podíl. Teď to, to, tady někde psali američani, se tam rozkrade 80% té pomoci. To je největší problém. Jako, mm. teď jste viděli, zaregistrovali straní to tak dlouho, že na Ukrajině už si lidi začali proti té korupci bouřit, hlavně mládež. No, jak by to mohlo jinak vypadat, když je tam chazarofašistická banda vedená Želeňským? Ty prostě kradou, kradou a kradou. No. A ta válka jim jenom pomáhá, aby mohli krást, protože, protože za války se dá zamést pod koberec kde co. Jak já jsem nakonec uvedl v tom posledním <laughs> trnu jako hodnocení českých politiků, ale to platí obecně, že jedna, že jedna skupina tedy je u moci a tam lže a krade, no a druhá skupina u moci není, tak lže, aby se dostala k moci a mohla krást. To je bohužel hodnocení naprosté většiny demokratických politiků. No a potom som tam ešte postrehol, teda ne, neviem, čo je na tom pravdy, že, že tá, tá strana, čo sa nedostala k, do, do parlamentu, tá stačilo, že už sa začali medzi sebou žrať o tie prachy, čo by mali byť za voľby, ako, že sa naťahovali. No, no tak ako to byl slepenec skutečně špatných lidí. Já jsem označil za hnědý kontejner, že jo? Tam, tam byli lidi, tam hmm. nebyl pomalu žádný odborník, co umí eh, Kateřina Konečná alias Falešná Katka, nic, celý život smrdí v politice, že jo, ta se umí akorát čekat jak trhovkyně někde před obrazovkou. Vlastní myšlenka z ní nevypadne. Eh, ten slavný vidlák neboli Sterzik, jo, No, to je individuum, které v podstatě se tam natlačilo jako Babišův zaměstnanec, to je první věc, a bloger, a jinak vykřikoval, jaký je zemědělec a když se podíváte na internet, tak zjistíte, že má pozemek tisíc metrů čtverečních, to je menší pozemek, než má lec kdo kolem domu. To je 33 x 33 metrů periodických, jo. To je úplně k smíchu, to je zahrádkář v nejlepším hmm. případě. No a takovéto individuum ještě se sudetáckým kloboukem na, na spocené kotrbě se nám tady předvádělo jako největší vlastenec, největší zemědělec a zástupce při české vesnice. Víš, ako tie videa, jako, videa to, to, to robil dobre, přesné. jako videa robil dobré jako v tej kampani, tak to, to, to, to Mm, a dovedeš si ho představit jako ministra zemědělství? Nevím, nevím, nepoznám ho tak bližšie, ale máme, máme posluchača ne, protože tele... on... No. Ano. Máme posluchača na telefóne, tak počujeme si, počúvame, môžete hovoriť. No, dobrý večer, tady posluchač Brna. E, musíme se zeptat, jestli eh, vlastně eh, v RVHP a ve Varšavské smlouvě jsme byli taky Eh, svobodně a vlastně vinou. Určitě ne. Zatímco v Evropské unii jsme se svojí třeba chybou tam dostali, ale do NATO nás tam dostali ta kolaborující tehdejší vláda v 90. letech. A je potřeba taky říct, že vlastně Československo za tzv. první republiky, a pak třeba třetí republiky až do 48. roku byla vlastně taky ve vleku globalistických sil. Působily tady různé globální firmy, třeba jako byl Siemens, Philips, Nestlé tady měl fabriku, eh, eh, Raiffeisenbank tady měla svoje pobočky, Julius Meinl tady měl svoje pobočky, Dr. Edgar, spousta globálních firm tady, eh, Ford tady dokonce měl svoje pobočky prodejní, Goodyear a různý další americké firmy tady měly svoje pobočky, než přišli vlastně komunisti a tady udělali s tím vlastně krátký proces. Takže republika do 48. roku byla vlastně ve vrku globalistických sil. To je vše díky za tím naschle. No, no, to ale už teda Beneš Beneš niečo Hodně, hodně zjednodušený pohled. Beneš národňoval za prvé Beneš znárodňoval a znárodňoval tedy už od roku 1945, případně 1946, to bylo to hlavní Prezně znárodňování. Tak. A kromě toho takhle, mohli, my jsme nebyli až tak ve vleku globalistických sil eh, ani za první republiky. My jsme měli spojence Francii, eh, což bohužel byla bezpečnostní nutnost vůči Rakousku a Německu, že ten rakouský revanš se nakonec e, nerealizoval až, e, nebo přesně řečeno, mohl se realizovat až poté, co e, obsadil Rakousko Hitler, že jo, a poté, co teda Hitler podpořil Maďarsko, tak se realizoval revanš maďarský proti, proti Slovensku. No, ale jinak v podstatě jsme byli do značné míry národní stát. Já bych teda posluchačovi z Brna připomněl, že by, že existovalo něco jako nostrifikace a že existovalo něco jako e, pozemková reforma které mimochodem bránili především lidovci. Jo? Bych doplnil, že to byly vždycky největší slouhové cizáků. No a nostrifikace znamenalo, že se zahraniční podniky, samozřejmě jednalo se o zahraniční podniky a ne nějaký několik prodejen z firmy Philips, že, že museli mít českého majitele, na to, na to třeba dojela, dojeli různé, různé fabriky cizácké, které nebyly ochotné se nostifikovat. Takže my jsme měli samozřejmě obchodní kontakty, měli jsme finanční kontakty, ale nebyli jsme vyloženě pod taktovkou cizáků. Mm. Ale ani, ani pod ruskou nějakou bankou naše banky nepatrili. Boli jsme Ne, tak tady, Tady od roku 1945 narůstal samozřejmě vliv Sovětského svazu, to je fakt. Mimochodem to bylo na základě dohodnutého rozdělení sfér vlivu, o čem se také moc nemluví, v podstatě jim to náš slavný západ odklepl sovětským osvoboditelům, ale faktem je, že eh, tehdejšímu sovětskému svazu v období, řekněme, 1948 až 1990 u nás nepatřilo nic s výjimkou jejich ambasády, nebo té teda správně řečeno zastupitelského úřadu bývalého Pečkova paláce, který věnoval prezident Beneš jako dík za osvobození Sovětskému svazu. To, je jedin, to byl jediný majetek. Jo. A na druhé straně jsme byli už oběti embarga ze Spojených států už v roce 1946 díky rozhodnutí amerického ministra zahraničí Barnese, nám Amerika nedodala objednanou e, chemickou továrnu, kterou jsme už dokonce i zaplatili. Mluvím o roce 1946, ne o roce 1948. Hmm. No dobre, tak eh, poďme teda na novinky. Jak to, Martin, máš niečo čo, mimo volie, čo by si chcel? Mm, jasno, tentokrát mě opravdu nic moc nenapadá. Opravdě řečeno, tě ty volby ty stály opravdu za to a ten výsledek eh. dopadl bohužel přesně tak, jak já jsem predikoval a tí, díky tomu, že lidé teda vyházeli svoje hlasy stranám jako stačilo a přísá a případně dalším místo, aby je dali teda Babišovi a tím pádem zúžili jeho vydíratelnost pouze na Okamuru, no tak máme to, co máme, to znamená, že jsme na tom, jak jsme na tom v podstatě byli a já tvrdím, no. že do třetí světové války nás povede Havlíček, protože Babiš jako vysoce postavená figura, ten až to bude opravdu hoře, tak včas zmizí. Myšlo, tam iba, jediná, tam iba jediná strana hovorila o vystúpení z EÚ a tá dostala nejaký 0,3% alebo také niečo na konci tam, takže, <laughs> takže vidno, jak ľudia chcú vystúpiť, no. Alebo, ktorý má... Ne, no tak lidi se nechali totálně zblbnout. Jak říkám, tady jsou strany specializované na segmenty obyvatelstva. Že jo, zločinecká strana ta je zaměřená vyloženě na mladé lidi, kteří jsou úplně spytomělí. Tam je kombinace sociálních sítí, internetu, drog, eh, televize, Mm, o možná i očko, dopad očkování, to je jedno s druhým, k tomu samozřejmě různé problémy, puberty a tak dále. Jo, a výsledek uh -huh. je mhm. takový, jaký je, že v podstatě ty mladší ročníky volí nejhorší možnou stranu z hlediska přežití vlastní, svého vlastního přežití. Kdy, jako kdo podporoval af afroislámskou invazi nejvíc? Piráti. Kdo podporuje nejvíc Green Deal? Piráti. Kdo podporuje ze všech sil válku na Ukrajině? Piráti. Vidíte, mhm. a ti hlupáci je volí. Hmm. Posluchače na telefoně počúvame. Dobrý večer. To je posluchač z Bratislavy. Mě by zaujímali dve otázky. Jedna otázka Tomahawky a reakcia Ruska, by sa to stalo a dneska tam sa chvá. Že prvá otázka ma zaujíma ohľadne Tomahawkov a reakcia Rusov na tú skutočnosť, keby, keby bolo mm. akože vypalené na Rusko. A druhá otázka ma zaujíma Kuba. Tam som tiež čítal, že e, sa tam Rusi zase nejakým spôsobom angažujú. Takže... A ako sa, ako sa majú angažovať? No tam som čítal, že, že sú im odporené prístavy, že tam, že tam idú robiť nejaké mm, proste základne alebo také niečo. Či to je pravda, není pravda. Uh mhm. -huh. Tak by som... Dobre, ďakujeme. No, Čo sa týka prístavov, alebo respektíve dohody medzi Kubou a e, Ruskom, Ruskou federáciou, bola podpísaná dohoda, ale nebola ratifikovaná e, Ruskou dumou, respektíve ich parlamentom. Ale teraz v rámci toho že hrozia tomahawky a podobné veci, tak recipročne e, túto dohodu schválili v parlamente v Moskve. Hm? Hurá, nová karibská kríza. Ja, ja som počul o 5000 uh, e, kubancoch, čo by mali ísť bojovať ako, ako buď žoldáci alebo dobrovoľníci na, na front. Len to som počul o Kube. Nejaké, nejaké detaily. A tá dohoda zkrátka e, zahrňa okrem iného prístup do prístavov vojenskými loďami a ponorkami plus možnosť e, nejakých aktivít na, na, na pevnine ako takej na ostrove Kuba. Ale hmm. obsah tejto zmluvy je veľmi ťažko dohľadniteľný. Hmm. No dobre, tak, takže po, poďme na novinky, chalani za radom, môžete sa mi, e, môžete sa mi hlásiť, neviem, neviem Maťo, či chceš, alebo Tomáš e, začať? Môžem, keď Aha. tak, ale e, ideálne tak, že sa ku nepripojíš pripojíš ako obvykle. Mhm, dobre. Pár ja vecí by som... Hneď som tam. <clears throat> Hneď som u teba. Hodíme si tam... Pár takých drobností by som tam dal. A ešte by som sa vrátil k jednej veci od minula, kde som do, sa mi podarilo dohľadať e, v podstate nové... Aha, dobre, už sme tam. Takže toto, je, toto sme mali aj my na našom kanále a toto je video od e, Azovákov a ja tam dám video, kde sú aj ich symboly, tuto nižšie. A je to zostrelenie nepriateľského dronu vlastne dronom s brokovnicou. Väčšinou, väčšina útokov týchto dronov, že keď vo vzduchu zničí dron nejaký iný dron, tak je to obvykle taranom. Ale tuto máme aj strelbu z brokovnice už, čiže nejaká hlavnová, hlavnová zbraň. Mm. Takže sme, sme ako keby <laughs> vo vývoji letectva v prvej svetovej vojne, že už sa montujú hlavňové zbrane na, na drony. Tuto už sú nejaké ďalej v tom videu nejaké zásahy znova aj taranom samozrejme, ale tie prvé tie prvé, ja ich potom ešte vrátim, aby sme to videli, tak sú s brokovnicou, čiže ten dron, e, nespadnú obidva tie drony, nie, nie sú zničené a stratené, toto sú už klasické tarany, ale tá, ten dron v podstate môže buď sa vrátiť, alebo môže hľadať ďalší cieľ, čiže e, brokovnica. Už sme videli nejaké sme videli nejaké e, drony, ktoré mali inštalované nejaké akáčko na, na sebe a podobne. Tu, toto by malo ísť o brokovnicu a ide o drony, e, drony z tou je, e, jednotky e, 12. brigády Azov Národnej gardy, Nacgvardie ukrajinskej, alebo toho ktorá patrí do prvého korpusu alebo armádneho zboru Národnej gardy. Vidíme tu obidva tie symboly. Takže to je taká zaujímavo, že nielen, nie taranom, teraz bum, a už tam vidíme dole, jak ten drom padá. Tam asi nejaký strih ešte bol. Takže akým spôsobom asi... vylúčujú, vylúčujú spätný raz? Je tam nejaká patrona, ktorá sa uh, naspäť? naraz, to, ale... to, to, toť otázka, pretože už sme tu mali nejaké drony aj s brokovnicami, alebo ani nie s brokovnicami, ale nejakými brokovými hlavnami, kde, kde... No tam, kde, no tam kde, chodí niekto tam rachotí ináč, to je pravda. Duchoce, neviem, čo tam ľudí tam robí, no. <laughs> Jak, jak keby otáčal račňou, <laughs> to tam Aj. rachotil. No. A e, vrátim sa k tým... 100%, 100 Peťo. Teda, 100%, tak, e, ma, mali sme... 100%. Asi, asi, áno. No, e, ma, No, no znova, e, e, račňa nejakého. Áno, áno, áno. <laughs> Páne Bože. Čiže uh, na, mali sme tam nejaké drony, ktoré boli tie klasické, e, klasické uh, kvadrokoptéry, uh, ktoré sa vedia vznášať na mieste alebo letieť na nejakú stranu a tie mali uh, i, v podstate veľmi jednoduché brokové zbranie, ktoré mali uh, na opačnú stranu Eh, na 180 stupňov vlastne oproti jednej hlavni, ktorou sa mierilo na cieľ, tak mali druhú hlaveň s rovnakým nábojom a tie náboje vystrelili naraz, čiže vzájomne si eliminovali ten spätný ráz. Ale pokiaľ je ten dron pomerne veľký, tak si myslím, že by mohol zniesť výstrel brokovnice, zvlášť keď letí, teda v priamom smere, Uh, tak by mohol ten výstrel brokovnice zniesť aj bez nejakého zariadenia na elimináciu alebo nejakého opatrenia na elimináciu spätného rázu. Tuto vidíme, že, že zasahujú tie drony, vždycky uh, drony typu lietadlo alebo tú uh, potulujúcu sa muníciu ako lancety a to sú všetko drony, ktoré, ktoré sa, nie sú to tie koptéry, ktoré sa vznášajú alebo dokážu vznášať, ale toto sú drony, ktoré letia e, jedným smerom. Takže tým, e, aj, aj ten dron, ktorý... Kto, aj ten dron, ktorý... Unikáš, unikáš ťažšie a ťažšie manévruješ lietadlom ako tým dronom. Lebo tým dronom vieš uskočiť doslova do strany, ale tým lietadlom predsa len inak musíš manévrovať. Je väčšie. No je ľahšie to je tiež dron, akurát, akurát je to dron iného typu, je to dron typu lietadlo, alebo Rusi to tak označujú, oni, oni to majú v tej svojej terminológii uh, ako dron, dron áno, to, to sú všetky, ale e, typu lietadlo vyslovene v tej terminológii majú zavedený hen taký výraz. Alebo sú to proste tá potulujúca loitering munition, ako je, ako je ten, e, sú tie lancety s tými X, X krídlami ale vždy sú to drony, ktoré letia priamo, takže e, rád by som videl aj ten dron, e, ktorý strieľa z tej, z tej brokovej hlavne tuto, ten ukrajinský, že či je tiež typu lietadlo, alebo typujem, že by už mohol byť, aby, aby bol skonštruovaný skôr na, na e, určitú rýchlosť a vy, vytrvalosť proti nastíhanie e, takisto dronov typu lietadlo. Takže e, typujem, že by to možno mohlo fungovať aj bez nejakej eliminácie to spätného rázu. Že, že tam proste dali brokovnicu automatickú, ktorá má nejakú zásobu streliva a dokáže strieľať opakovane viackrát a ten dron sa vie buď vrátiť, alebo minimálne hľadať ďalšie ciele. Takže to je jedna vec. E, potom je tu jedna taká vecička, že tuto máme Andria Bieleckého, toto je z Facebooku, tretej samostatnej útočnej brigády, väčšinou hovoríme šturmová brigáda, je to vlastne taký germanizmus, ktorý bol aj do češtenia slovenčiny prevzatý, ale je aj v ukrajinskom jazyku, aj v ruskom jazyku ten, to slovo šturm alebo šturmový, čiže útočná brigáda, lebo jeden posluchač sa na to pýtal minule na frontoch, ale až až e, niek, niekde do, do komentárov pod videom až po vysielaní to písal. Len také otázky je ideálne, keď ešte počas vysielania vznesiete a mm, ono sa to tak ponúka. Proste správne by sme mali hovoriť útočná brigáda, takže máme tu Andria Bileckého, ktorý bol vymenovaný za brigádneho generála Zbrojených síl Ukrajiny, čiže ozbrojených síl Ukrajiny. Takže to len tak na okraj e, bývalý legendárny azovský veliteľ ešte bataliónu Azov ešte zo 14. roku a donedávna bol práve veliteľom tejto tretej samostatnej útočnej brigády a e, pred pár mesiacmi, keď vznikla, vznikol tretí, tretí armádny zbor ozbrojených síl Ukrajiny, tak vlastne odtedy veli celému tomu zboru, kde patrí asi 5 brigád a nejaké doplňujúce jednotky menšie. To je ďalšia vec a tu by som sa ešte vrátil, že minule sme preberali, keď tu bol Dominik, tak sme preberali tzv. sieť komet uh, eh, ukrajinský, vlastne takú takú zbraň na zostrelovanie dronov a e, vrátil by som sa k nej preto, pretože som dohľadal vlastne od, od akého je to výrobcu a aj video, kde, sa, kde si môžeme pozrieť nejaké veci k tomu ešte, čiže ja ho pustím. Je to, e, je to zbrán takého typu ako taká pištol, jednoranová, a zaujímavé je to práve tým, že sa tam nepoužíva ostré strelivo. Klasické ostré strelivo. A ešte je tu zaujímavosť, že tieto, z, tieto sady poskytla nejaká organizácia, e, tento bojovník z jednotky Kraken, to je špeciálna jednotka, patrí k Azovákom takisto, alebo k tým azovským jednotkám, tak e, poďakoval Čechom a Slovákom za túto organizáciu Křídla Fénixe ZS, ktorá vlastne poskytla tieto sady, ale je to od ukrajinského výrobcu uh, Ptaška, čiže to sú uh, výrobca d, uh, dronov Ptaška, uh, ako pta, Ptaška Drones, tam teraz sme videli to logo, je to ukrajinský výrobca a vyrába takúto sadu. Je to vlastne tiež taký vrhač takej, takej siete a zaujímavé je to tým, že nepoužíva nejaké ostré klasické ostré náboje, ale ako výmetný náboj sa používa, aspoň na stránke výrobcu to je uvedené, sa používa slepý náboj 9 mm, 9 mm knal blank Čiže to je náboj, ktorý e, buď môže mať nejakú draždivú náplň e, toho plynu do plynoviek, alebo môže byť slepý. Tuto, tuto sú tie slepé náboje vyslovene iba ako výmetné. A je otázkou, že či takáto zbraň v našich podmienkach pri českom alebo slovenskom zákone o zbraniach a strelieve by patrila medzi zbrane registrované alebo aj E, že by tam bol nutný zbrojný preukaz, to by musel niekto, niekto analyzovať a definovať, ale je možné, že nie. A e, preto sa k tomu vraciam, pretože takéto zbrane sa domnievam, že e, budú za nejaký čas, keď sa drony rozšíria, tak môžu byť žiadané civilistami, ktorí proste nemá každý zbrojný preukaz, aby si mohol kúpiť brokovnicu keby mu okolo domu krúžil nejaký, nejaký dron, ktorý, e, nehovorím, že by ho nutne musel chcieť zabiť, ale, ale treba len, len by tam šmíroval trebars nad, nad jeho pozemkom, okolo jeho okien, okolo jeho balkóna a takáto zbraň by eventuálne mohla byť, mohla byť v celku zaujímavá, žiadaná. Čiže je, je to akýsi vrhač, vrhač siete. Je to video, ktoré je dostupné normálne na, na YouTube, takže odtiaľ to pochádza. A sú tu tí bojovníci tej jednotky Kraken, ktorí to vlastne ukazujú, predvádze. Oni to v podstate testujú, tie, tieto zbranie. Takže tuto vidíme akési prácu s tým. A e, je to dostupné v rôznych sadách a e, samotný ten sieť komet bez toho výmetného zariadenia, čo je ten rám, pištolový rám s tou pištolovou rukoveťou, tak e, je to, je to možné inštalovať aj na iné drony. V podstate tiež na um, lovenie nejakých dronov nepriateľa. Čiže E, najjednoduchšia varianta je inštalovať to na dron a potom sú rôzne, rôzne úrovne uh, týchto sád, ktoré, ktoré sa dajú kúpiť. Ja to trošku preskakujem, aby sme tam videli možno nejaké zaujímavé časti. Ideálne, keby sme aj tu sieť videli, túto strieľa. Nie je to na veľkú vzdialenosť, nie je tam taká účinnosť možno ako u brokovnice, ale uh, ale je to, je to, zdá sa, že je to použiteľné. Môže zachrániť život, no. <clears throat> no čiže sú, sú tam nejaké e, kovové segmenty, ktoré keď to vystrelí človek do vzduchu, tak e, urobia kruh. E, tie kovové segmenty sú vlastne na okrajoch toho kruhu a uprostred to rozprestrie nejakú sieť z nejakých e, odolných vlákien. Rusi majú tie náboje perechvat, kde sú kevlarové vlákna, napríklad to sú klasické rokové 12 náboje. Takže ako si sieťku to aj roz, e, vyhodí do vzduchu a dokáže ten dron vlastne chytiť do tej siete a ten dron, zamotajú sa mu minimálne tie vrtulky a padne k zemi. Takže ja by som ešte ukázal tuto pár otiek. Tak, tuto to máme. Tuto je z ich stránky. Tuto vidíme e, tú základnú zostavu tej pištolovej časti výmetnej, ten náboj výmetný tu vidíme. Čiže, ups, tak, tam dole vidíme ten náboj samotný čiže slepý 9, 9 mm pak, nie knal, ale pak, blank, potom tá zostáva s tou samotnou sieťkou a nejaké, toto je nejaká tá základná sada asi. Tuto to vidíme vedľa e, brokovnice ako takú doplnkovú zbraň a tuto je už nejaký bojovník, ktorý to predvádza za no, to bola nejaká tá turecká, tá Bulupap, či ako to bola, hento, tá brokovnica? hej, to bola eh, zrejme od, odhácanú Escort, Magnum sa to volá mm, je, mám dojem, že, že viacerí výrobcovia volá čo podobné, Hacan volá čo podobné tuším vyrába uh -huh. a, ešte, a ešte zrejme nejaký iný, iný výrobca u Ukrajincov tieto bulpu brokovnice sú dosť, dosť často vidieť na tom boisku Rusku. V, v ruských rukách veľmi nie, ale Ukrajincov sú dosť časté. Toto je, toto je treba z vojak, e, toto není už z Krakenu, ale to je z 23. mechanizovanej brigády. Takže aj v iných jednotkách to, to majú a skúšajú. Takže šku mi blbne myška. Že je to pomerne taká jednoduchá, primitívna zbraň, alebo taký lapač skôr, lapač dronov zblízka. Toto je nejaká sada, ktorú zrovna oni majú. Je tam viacero tých, tých sieťok. Je to v podstate jednoránka, čiže není to na nejakú rýchlu strelbu. Tak a ešte si pozrieme tú stránku. Toto je tá stránka Ptaška Drones, ukrajinská. A oni, oni e, robia nejaké drony, tuto vidíme nejakú ponuku dronov, takých útočných, aj na, aj na tých... E, na optike? Ob, no, na optike, na optických vláknách že tu máme tie cievky, tie púzdra s tými, s tými cievkami a potom túto uprostred sitkomety, tak to je základná zostava, čiže e, toto je na umiestnenie na, na drony priamo, na iné, na Maviky napríklad. A potom, keď ideme dole, tak tu vidíme e, také akože už kompletnejšie, kompletnejšie sady, ktoré sa dajú kúpiť základné a potom až po tu. toto je taká akože maximálny komplekt, jak tu je napísané. No, takže tak toto vyzerá. Takže to je tá myšlienka. E, myšlienka je teda, že nejaký, nejaký e, systém, zbraň alebo nejaký prostriedok na eliminovanie dronov možno aj pre civilistov, ktorý nie je viazaný na zbrojný preukaz a toto eventuálne by mohlo byť alebo niečo podobné, nehovorím, že priamo od tohto výrobcu, ale je to, je to možno taký, taký, na, taký podnet na rozmýšľanie vlastne pre ľudí v súvislosti s tým boomom dronov a všetk, všetkým okolo toho. Ptáška drones, drones a lapač, lapač dronov uh, s výmetným nábojom, so slepým nábojom. Samozrejme pri posúdení toho, že či, to, či by to spadalo pod registráciu alebo zbrojný preukaz alebo nie, tak by sa tam asi posudzovalo aj nejaká kinetická energia toho celého tej sieťky s tými kovovými časťami, ktoré by to vymrštilo a tak ďalej. No, mohol by to byť taký nejaký právny oriešok, možno, že aj eš, ešte sa možno niekoho na to spýtam, kto by to vedel posúdiť ale je to taký, pre, preto sa k tomu vraciam, že je to taký podnet vlastne. Takže to je asi, no ešte som mal niečo, ale nemám to úplne pripravené, tak si to necháme na budúce a dám priestor uh mhm. -huh. chalanom, keďže sme mali aj hostia, takže... Uh mhm. -huh. Dobre, e, e, teraz vyskočila zaujímavá informácia, že Európa posiela na Ukrajinu 6 miliard eur na platy, priamo na platy vojakov, takže vyzerá to, že sú úplne v prdeli s financiami a som zvedavý, dokedy budeme schopní my toto dotovať túto, túto armádu, ktorá by mala ísť teda smerom na Moskvu čo skoro. No dobre, po, poďme, poďme k Tomášovi s novinkami Tomis. OK, tak uh, <laughs> sme u Tomáša. Uh, tak... Eh, <laughs> teraz si zistil, jak sa voláš, to, to je prekvapka, čo? Hej, hej, hej, sme, sme u mňa, sme u mňa. Inak eh, jeden, jeden naposledy, uh, naposledy sme tam mali jedného, jedného poslucháča, ktorý pod, na YouTube písal, že uh, uh, <laughs> súdec podľa môjho hlasu písal, že, uh, že fetujem. <laughs> Chcel to, vyhejtiť troška, vyhejtiť. Tak, chcel. no, tak, tak, teraz si, tak teraz si mu dal tento, on si mu dal ďalšiu muníciu, tak eh, že, že znova, že som si spomenul na svoj hlas. <laughs> ja, ja, ani, no. ja ani len nepijem, takže, takže veľmi ťažko by som ale... Tak možno, ale dá, poriadku, možno dá lepšie argumenty na budúce do, do komentov na YouTube. Hej, hej, niečo iné si myslím. Eh, eh, a, a, a zmení používateľské mená pre istotu. Eh, dobre, takže zaujalo ma, koľko vecí sa v poslednej dobe točilo okolo Tonyho Blaira. Tony Blair, um, veľa ľudí si myslelo, že on uh, skončil <laughs> že, že skončil potom, ako prestal byť premiérom v Británii, ale nebolo tomu tak. V podstate jeho jeho moc eh, v britskej politike, ale aj celosvetovo dosť výrazne rastla eh, za, za tie roky a v podstate operoval v tieni. Bol takou, dlhodobo bol takou šedou eminenciou uh, lejbristov. Povedal by som, že v podstate aj, aj lejbristov, aj, aj konzervatívcov v Británii mal obrovský vplyv na britskú politiku. V podstate by som povedal, že uh, definoval súčasnú éru britskej politiky um, aj v jej uh, hroznej podobe, ale bol o mnoho talentovanejší a pragmatickejší politik ako, ako kedykoľvek bol Štarmer alebo v podstate hoci kto z tých súčasných, nielen lejbristov, ale aj konzervatívcov. A v poslednej dobe sa mu podarilo veľmi veľa úspechov, on mal dlhodobo dobré vzťahy s šéfom firmy Oracle um, s, viacerými, s viacerými miliardármi. Um, mal značné financovanie, budoval si uh, takú, takú sieť odborníkov uh, uh, rôznych, uh, ako to nazývajú pekne, že policymakerov všade po svete. Um, vytváral si Eh, vytváral si eh, siete naklonených ľudí, eh, jednak aby ovplyvňoval ovplyvňoval dianie v cudzích krajinách a jednak aby mal čo najviac informácií a aby mohol ovplyvňovať dianie v Británii. Teda sa mu v rámci Británie, napriek tomu, že Starmerová vláda predtým odolovala jeho vplyvu, tak e, sa mu podarilo uskutočniť jeden jeho sen ešte z e, jeho bývalej administratívy. Bola to jedna z mála vecí, čo mu počas jeho vlády nevyšla. A síce um, digitálna, digitálna identifikácia, digitálny občansky, ktorý e, teraz pod Starmerom, ktorý už prestal odolávať, uh, pretože um, bol v podstate obostúpený Blairovými agentmi, <laughs> uh, prestal odolávať a um, zaviedol digitálne ID, napriek tomu, že majú voči tomu odpor ešte aj v lejbristickej strane a ešte aj takí um, vanilkoví uh, vanilkoví lejbristi ľavicoví ako Owen Jones a iní uh, odporujú um, tomu digitálnemu ID. Je veľa, um, je veľa hlasov proti tomu. Samozrejme, hm, bola jedna veľké, pe, veľká petícia, ktorá sa podľa mňa odignoruje, ale mala tam 100 tisíce podpisov. Um, ľudia nie sú veľmi nadšení z toho digitálneho občianského. Oni argumentujú um, Starmer um, argumentuje, že to má byť akože <laughs> opatrenie proti ilegálnej práci, no ale jedna vec, čo vieme o ilegálnej práci je, že um, nedbajú nutne o to, že, že či tá práca ktorú robia, je legálna. A tým pádom akože áno, nedá sa legálne robiť bez digitálneho ID. <laughs> Ale ilegálna práca z definície nie je legálna. Mm. Takže uh, Takže tak. Ale nedarilo sa mu, no, nedar, nedarilo sa Blairovi len uskutočniť svoj sen, ale potom ako samozrejme aj vytvoril inštitút Tonyho Blaira, um, tak, um, tak sa mu podarilo rozšíriť svoj vplyv aj do Ameriky. Čítal som jeden článok, myslím, že som tie posielal nejaké úryvky z toho, o tom, ako postupne E, cez, e, cez viacerých e, rôznych ľudí v Trumpovej administratíve sa predsudskal ku Trumpovi, ktorému v podstate škrapkal ego um, dlhodobo. Um, uh, no, povráva sa v kuluároch, že pravdepodobne mu slúbil Nobelovku, ak, uh, ak ho nechá um, riešiť otázku, otázku gazy momentálne. A zdá sa, že Trump e, e, prisvedčil, lebo e, zdá sa, že sa odkláňa trocha od Netanyahua. Mm, bolo to aj počuť akože z viacerých kritických vyhlásení, viac kritických ako v minulosti. Prikláňa sa na, stranu, na stranu Blaira um, nutne dodať uh, teda pre tých, čo nie sú historicky, politicky znali, že Blair fakt nie je žiadne víťazstvo. To, uh, <laughs> je, je to e, keď, keď, keď sme si doteraz mysleli, že Trump je nejaký antirežim, že uh, patrioti, jak to hovorili QAnon, že the patriots are in control, že patrioti majú kontrolu, tak... Eh, to máš, eh, nemáš, nemáš moc blízko mikrofón? Nemáš moc blízko mikrofón k ústam? Aha, troška, no? troška som to dal blízko. Hej, hej. Moc Teraz blízko. lepšie? Teraz to je dobre, no, OK. Hej, hej. No tak keď si ľudia myslia, že je to tak, tak to tak nie je. A vlastne Blair, to, že sa mu podarilo dostať tam aj eh, celej vlastne agente za, agente za ním, tak oni sú, on je uberglobalista, len je trocha pragmatickejší ako uh, tí ideologizovaní debilkovia, ktorí sú uh, momentálne oficiálne pri moci. Blair už nepotrebuje oficiálne byť pri moci. On, on mm, bol veľmi úspešný premiér mm, z hľadiska svojich politických cieľov a teraz je veľmi úspešný tieňový operatér. Takže Blaira by som odporúčal si všímať má prsty v mnohých, eh, eh, v mnohých hrncoch, eh, v mnohých rôznych jedlách všade po svete. A treba si všimať, čo robí. A budem si všimať, čo robí. Budem o ňom ešte hovoriť viackrát. Neboj sa, nie toľko ako o Bud Light. Uh, Trump použil gardy v niektorých, v niektorých mestách v Amerike, kde kriminalita prerastla na toľko, že bolo treba použiť národné gardy. Samozrejme viaceré odolávajú a demokrati sa tvária, že to vôbec nie je potrebné, napriek tomu, že tam majú úplne katastrofálny stav na viacerých miestach. Um, ale nejdem teraz uh, hovoriť o tom opatrení samotnom, um, o tom, čo z toho bude vyplývať, ale je zaujímavé, že si na základe toho zvýšil svoju podporu medzi mestskými voličmi. Um, ďalšia vec, čo ma zaujala, boli okolnosti okolo Hasana Pajkra. Neviem, že či poznáte, kto je Hasan Pajker, ale je to taký, je to taký známy politický komentátor americký na Twitchi. Uh, taký um, ehm, navičiar. Uh, ehm, drbnutý ľavičiar, proste antibielý, čo sa zasadzoval za zabíjanie uh, republikánov, konzervatívcov. Jak sa píše jeho meno? Obhajoval. Hasan Piker? Hasan, Paj, Hasan Piker? Piker, Piker. Piker, Hasan, Piker áno. Uh, proste blázon. Uh, a um, akože, dl, ale dlhodobo pôsobiaci a to, že je, aký je populárny medzi medzi americkými liberálmi, tými globalistickými liberálmi celkovo, tými ideologizovanými, svedčí niečo o ich mentálnom stave momentálne. Ale čo je zaujímavé, že celé roky v podstate e, sa zastával e, v nepriamej alebo priamej genocidy niekoho, obhajoval e, zabíjanie ľudí a teraz má prvýkrát nejaký vážny problém, <laughs> pretože <laughs> pretože mal na svojom zábere svojho domáceho psa e, v pozadí a jeho domáci pes mal nejaký obojok a on mal nejaký ovládač v ruke a vždycky, keď sa ten pes išiel postaviť, tak on stlačil ten ovládač a ten pes asi dostal šok a ostal na mieste, proste aby ho neotravoval tak teraz potom, ako, <laughs> eh, ako v podstate opodstatňoval vraždy ľudí, zasadzoval sa za eh, nasilnú, nasilnú zmenu akože režimu v Amerike, za všelijaké zverstva bol, tak eh, to, čo mu <laughs> nakoniec možno vykrutí krk, je to, aký obojok použil na svojho psa, čo mi <laughs> príde dosť absurdné. Mm. môžete, môžete mať radi psov a ja mám rád psov, ja mám rád zvieratá, ale e, životy zvierat ani, ani v hypotet... E, nie, nie sú ani natoľko dôležité ako životy ľudí v hypotetickej rovine. Proste život človeka e, a to bolo, že akože životy mnohých ľudí sú kategoricky úplne inej, inej dôležitosti ako, ako životy zvierat. On teraz sme to tak invertovali, že ten blázon mohol podporovať akékoľvek vraždenie, mohol sa vyslovovať v podstate ho, voči čomu a čo mu vykrutilo krk bolo uh, diskomfort, ktorý spôsobil svojmu zvieraťu. Takže uh, príde mi to absurdné. Uh, mm, len som k tomuto tak chcel povedať, ale samozrejme mi vôbec nie je ľúto za Hasanom Pajkerom dúfajme, že z toho bude mať veľké problémy. Uh, teda kariérne. Trump uh, zvažuje um, vyriešiť um, svojrazným spôsobom uh, otázku študentských dlhov uh, tým, že <laughs> plánuje odpredať dlhové zmenky za študentské dlhy zo štátu súkromným investorom. <laughs> to znamená, že nielen, že um, školy e, ponúkali úplne zbytočné vzdelávanie a poskytli úplne, úplne zbytočné vzdelávanie um, uh, a e, sľubovali kariérny rast mladým ľuďom, ktorí nevedeli lepšie a ktorí sa upísali na statisícové dlhy so vzdelaním, s ktorým uh, ich ledva zas zamestnajú v McDonalde ale teraz uh, ide odpredať súkromným exekutorom idly, čo, <laughs> čo isté bude mať veľmi dobrý dopad na tých ľudí. Uh, <laughs> le, len v Amerike je to možné. Akože uh, bolo to bolo to dlhodobo šialené s ich vzdelávaním. Um, samozrejme, všade po svete sú nejaké zbytočné odbory, ale uh, v podstate u nás je také, hovorme si, čo chceme a našej krajine, ale u nás je nemysliteľné, aby sa niekto zadlžil na celý život za, a, ja neviem, nejaké štúdium literatúry alebo, um, <laughs> alebo gender ideológie proste na vysokej škole. Vďaka Bohu máme uh, vzdelanie um, ako, ako ľudské právo. A v Amerike um, v Amerike je to úplne inak. V Amerike vyrastla jedna celá generácia, ktorej bolo predané v podviezme nejakú nutnosť vysokoškolské vzdelanie, ktoré nikde nemôžu využiť, pretože im poskytujú relevantné vzdelanie a vysoké školy nemajú žiadnu zodpovednosť za to, aby to vzdelanie, ktoré poskytujú, boli, bolo relevantné. A Eh, tí ľudia sa na to, za to zadlžia na celý život. V podstate splácajú um, pomaly až kým nesú šediví eh, študentské dlhy až do tej miery, že uh, mileniáli, čo je moja generácia, tak uh, mileniáli uh, sú momentálne generácia, ktorá, u ktorej je najpravdepodobnejšie, uh, že sa um, že sa vzdá nádeje na to, že niekedy bude mať vlastné bývanie. Takže um, je, to, je to super, no všade po svete pre tú generáciu. Uh, Trump hovoril, uh, bol na stretnutí s novým kanadským premiérom uh, Carneym a hovoril pred ním o šialenstve zmeny pohľavia u detí. A uh, <laughs> bolo to smiešne, lebo proste mal dlhodobý a teda mal dlhší, um, uh, dlhší taký prejav o tom, že ako je to bláznivé. Uh, ale čo <laughs> bolo na tom vtipné je, že Carney, uh, ten premiér Kanady, uh, má sám transexuálne dieťa. <laughs> Takže keď, keď si človek pozrie ten klip, ako tam sedel, tak uh, vidno to na jeho výraze tváre, že to, to nebolo veľmi príjemné pre ňo asi. Uh, Trump chce otvoriť tiež e, ťažbu minerálov na Aliaške, aby mohol konkurovať um, e, e, AI súťaží um, s, uh, s Čínou. No a za tým účelom chce na Aliaške um, vybudovať, otvoriť Amber Road, um, čo bude nová cesta, ktorá um, umožní zjednodušiť vlastne ťažbu um, na haliaške, ťažbu minerálov, ktoré sú potrebné na stavbu počítačových komponentov. Um, Elon Musk chce vytvoriť konkurenciu Wikipédie, ktorá bola značne spolitizovaná uh, za posledné desaťročie um, a aj predtým, ale teraz akože čoraz viac. A jeho alternatíva na Wikipédiu sa bude volať Grokipedia. A bude pravdepodobne čiastočne generovaná aj AIčkom a bude, um, bude otvorená do pár týždňov. Takže pozriem sa jednoznačne, keď to bude tam. Som zvedavý, že ako to bude. Um, Zaujalo ma tiež, že akcie Palantíru eh, padli o 7%, potom ako unikla armádna správa, eh, ktorá tvrdila, že ich poľný komunikačný software má vážne bezpečnostné problémy. Eh, na čo Palantír reagoval, že to nie je pravda, že majú akože najvyššiu clearance pričom tá správa tvrdila, že e, by mali ich software považovať za e, vysoké bezpečnostné riziko. No a investori reagovali tak, že ich akcie padli o 7%. Uh, e, samozrejme si nemyslím, že, uh, že únik tej správy je nejaká náhoda. Akože Mm, z armády hlavne ako bežne na verejnosť e, nepodsúvajú len tak e, nejaké správy. Um, tiež ma zaujala celkom správa, že v USA je viac správcovských spoločností ako McDonaldov v <laughs> súčasnosti. Uh, čo ale aj znamená, že samozrejme McDonald v podstate um, momentálne ako firma E, nežije ani tak e, z toho rýchleho občerstvenia, ako žije skôr už z nehnuteľnosti. E, tiež ma zaujalo, čo sa stalo v Nemecku, kde bola novozvolená novozvolená starostka v jednom mestečku um, Iris Stal Štalcer um, a bola dobodaná u seba doma s tým, že jej adoptovaný syn um, basketbalovej farby pleti um, bol um, najprv povolaný ako svedok. Um, on hovoril, že to spáchalo viacero mužov, ale nakoniec uh, pravdepodobne to spáchal jej uh, samotný adoptovaný syn. Asi sa nevedel dočkať, kým bude dediť uh, po tej zlej, zlej beložke. Um, no a potom ma ešte zaujala uh, správa, um, správa o novozvolenej uh, premiérke um, v Japonsku, uh, ktorou bude uh, Sanae Takaichi, ktorá uh, je známa tým, že je celkom akože natvrdzo doprava, um, je veľmi tvrdo proti imigrácii, um, je za zachovanie japonskej kultúry. Um, uh, veľmi uh, tvrdo proti, um, proti uh, manželstvám homosexuálov a uh, dokonca aj proti veciam ako Uh, možnosti uh, cisárovny na japonskom tróne. Takže uh, som, som veľmi rád, že Japonci spravili skutočne boli schopní na rozdiel od napríklad Nemecka a iných krajín v Európe spraviť kolektívny obrad a skutočne postaviť sa za svoje kolektívne etnické záujmy a naraz v podstate spontánne zmeniť, zmeniť politiku národa behom, behom niekoľkých mesiacov obratiť verejnú mienku kolektívne. To je niečo, čo Európania už žiaľ nie sú schopní eh, kvôli, eh, kvôli tomu fantomu ehm, individualizmu, ktorý sme si vybudovali, mm, kvôli tej ilúzii, že existujú len individuálne záujmy a že každý sám o sebe je ostrovčekom a že nikoho iného nepotrebujeme a že nepotrebujeme hájiť svoje etnické záujmy na to, aby sme prežili. Um, Uh, som, som veľmi rád, že, že sa im to podarilo, pretože Japonsko je blízke môjmu srdcu um, práve kvôli tomu, aké je iné, práve kvôli tomu, že um, ja by som tam napríklad nikdy nemohol úplne patriť, pretože jednoducho som, uh, som z inej krajiny a bol som tam, bol som tam niekoľko razy strašne sa mi páči tá krajina. Mám, mám aj e, viacero kamarátov Japoncov. A, a som, som veľmi rád, že sa im podarilo e, spraviť kroky k tomu, aby zachovali svoju existenciu a odolali medzinárodnému tlaku napriek všetkým ekonomickým argumentom a napriek e, všetkým výhrážkam, ktoré, ktoré by ich mohli odradiť od toho aby dbali na to, aby prežili. Ja si jednoducho mm. myslím, že HDP uh, eh, za, to, za to nestojí a myslím si, že v konečnom dôsledku um, ani na tom človek tak veľa nezíska, ani ekonomicky. A jediný, kto na tom získa je, ako by povedal Martin, lichva. Mm. Ak uh, <laughs> si zosneme tých zo zahraničia. Takže uh, toľko k tomu prenechám slovo ostatným a ďakujem krásne za pozornosť dneska večer. Díky. No a ešte, jak nám volal ten posluchač, on sa pýtal na tie, na tie, na náš názor, teda na tie, uh, uh, jak sa volajú, uh, na, na, na tie z drahou letu americké rakety, ktoré by mohli teda... By, tomahawky. Tomahawky mohli byť dodané. Teda. Tomahawky. Teda. Áno. No a ja, ja vám tam hodím do videa. Ukrajinci, Ukrajinci teda tvrdia, že začali používať tieto flaminga, ktoré majú 6 metrov a majú teda do, dolet stoja pribli, kus by mal stať pol milióna dolárov a že, tvrdia, že používajú teda dve denne, že odpália na Rusko, ale zatiaľ neboli potvrdené žiadne zásahy že sú to také veľké kvichty proste, že pravdepodobne to ruská PVO asi dáva dole, lebo nebolo nič také zaujímavejšie zasiahnuté v nejakých, v týchto vzdialenostiach okolo 2,5 tisíca, kilo, 2,5 tisíca kilometrov. No malo by to mať nejakú 500 kilo, 500 kilo trhaviny by to malo niesť konvenčnej. No a otázka bola teda toho poslucháča na telefóne, že čo, čo si myslíte, že ako zmenia teda, ako, ak by teda Ukrajinci získali, ja neviem, 100-200 kusov Tomahavkov, čo asi není reálne také množstvo. Takže že, že, aká by bola odpoveď, on, on sa pýtal, že aká by bola odpoveď teda Moskvy na to. Aký, sú, aký je váš názor na to? Koľko kalibrov vypúšťajú občas naraz Rusy za jeden deň? Skúste no, si e, spomenúť. 20, mm, maximum, maximálka bola nejakých 40, tam flusli a plus teda ďalšie tisíce tých e, iných dronov. No. Ale, ale to neboli len kalibre, to boli aj tie z plochou letu. teda tie e, KH-101 sa volajú, myslím, čo sú spod tých bombardérov odpalované, ale to je jedno, no. Je to je obdobie. H-101 sú spod tučiek, no, no, no, 95 no. Takže... A je to niečo podobné ako kaliber m, ano, trošku inej ano. váhovej kategórie. Ano. Je to podzvukové lietadlo. Ak, ne, myslím, existujú už nejaké nadzvukové tomávky, ale tie im asi nedajú. Čiže je to krydlatá strela s prúdovým motorom, s podzvukovou rýchlosťou, ktorú myslím, je že to PVO vedela dolu a koľko kusov im tí Američania dajú tých Tomahawkov. Ale, si to predstaviť? ale, ale bolo, a, bolo, to... bolo zaujímavé, že do, to, do tohoto Flaminga, že sa dáva motor, motor z tých českých, uh, jak sa volajú? veľké výteši? PBS, veľká výteš. PBS, veľká výteš. Nie, že tam dávali staré motory z tých stíhačov. Staré motory z, z tých uh, rozobratých stíhačov. Jaké boli tie cvičné v Čechách vyrábané? Myslíš, Albatrosi? Áno, áno, áno, Albatrosácké motory. Počkaj, áno, z 39 aj 25 TL No. E, motory dávali, áno, áno, áno, áno. Ale, že to je, ale otázka je, je, že... veľký je, motor. No, a toto má 6 metrov, vieš, ten, ten uh, Flamingo. To, vieš, ako, ten motor má 1800 kg ťahu. Ježiš, aby som nekecal, alebo 1620, už si neviem spomenúť teraz presne. Uh, Delfín mal okolo 800-900 kg a Albatros mal dvojnásobok zhruba. 1800. 1600 1800 kg, aby som si rýchle, takto rýchle spomenul. No, boli tam si, fotky ale to je no. motor, ktorý má dĺžku fú, podľa tej fotky ten motor je strašne malý. Mhm, Pravda to... že tak potom neviem. Že aj výtoková tríska má svoju dĺžku, keď tak rozmýšľam. Ale je to možné. Je to možné, že má 2 metre ten motor a ten trúb má 6. Je to taká nejaká čudná animácia. No s tým obrovským ťahom na túto 6-metrovú potvoru pri aké vieme vzletovú hmotnosť? No, je tam niečo písané, ale o, 4200 kg, tak šest, dobre že, pamätám. 6 že to má 6 tón, môže byť? Tak potom sa ten motor dosť trápil s tým. To je pravda. No potom, ak, ak to má 6 tón, 6 tak metrov, ten ale... Je, a, tak je, no, 6 tón, ťažko. Na no tieto krídelka 6 tón, Dobre, e, v takom prípade ten motor je vhodný. A, a, ja to posunem. Ja to, je, jedna, jedna tona je bojová hlavica, čo vidím. No. No. Oni tady mají ale napsáno, ne, del vlku 6, 6 metrů, a rozmach kryla, to znamená rozpětí. Aha, ano, ano, ano, to je rozpätie krídel, ano, pravda, pravda. No vím, že, mm. že, vím, že to bylo dlhé přesně do návesu kamionu. Koliko má návěs kamionu? A váha tady píšou jedna tuna u toho Flaminga. Uh mhm. -huh. Ale myslím, to bojové hlavice fotky iba? z motora. jo, máš pravdu, vlastne, počkej, a... charakteristika, blablabla, ma, masa belomeno Če Flamingo a potom porovnaná s Tomahawkom. Tá no. je polovičná, Tomahawk je menší. Alebo teraz neviem, či ide o bojovú hlavicu. On taký Ma, rozmazaný, mas... když to zväčším. Ja to vidím dobre u mňa. Počkej, ja to môžem zväčšiť. E, ja, ja to môžem zväčšiť. Moment. Takhle BČ je bojová časť. No, jas, no tak... Mm -hmm. Mne sa tiež zdá, že to bude hlavica, keď tam je e, taká... No, teraz, teraz vidíme... Teď s tím nemůžu nic dělat, ty to zvětšil a s tím ne, no. <laughs> Počkej, počkej. Už tam vidíme len to písmo, ako predtým to bolo dobre vidieť. Áno, tak počkej, zkusím to... to... Ja som to videl. Mi tam leze text, no, dobrý. No, no, no, to je teraz, teraz už vidno všetko. Teraz vidno všetky... Aha, áno, dobre, teraz vidíme aj písmenka dole, čiže celková masa je 6 tón, naozaj to vyzerá, tak bojová hlavica 1 tóna, ale dílku to bude mít tak 8 metrů, aspoň když to má Rych, 6. Rýchlosť 950 km za hodinu, asi maximálna. Z čoho a to vypúšťajú? Do, do no, 3000 no, no, metrov normálne, dosah. No, normálne, normálne to bolo na takom návese. E, e Človeče, to je jak americký letové rakety Honest John, <laughs> alebo takový jako z 50. let. No, no, to, no vyrába sa to v Británii, že sa to vyrába. A, a, a, a videl som, ja, ja to mám niekde na fotkách, tie, tie krídla, krídla boli akorát z toho dané dole a presne to bolo v, v kamióne vesu vnútri schované celé ale ne, neviem teda, nepamätám si, koľko má náves, na, keď nás počúvajú nejakí kamionáci budove, že koľko to je dĺžka návesu vnútra, keď vozia tovar. Bohatě vejde, bohatě vejde, když nebude, když bude mít sklopený ak se tam bohatě vejde. Áno, áno. A, a normálne sa to vyklápalo, na tom návese bolo také hydraulické vyklápanie a priamo z toho návesu to raketovým motorom to od, odpálí a potom už to ide na, na ten, e, na ten... Čiže musia, áno, raketovým motorom z nejakého hrozné rampy to musia odpáliť. Áno, áno. Ale 6 tón, tak ten raketový motor musí mať brutálnu silu. E, je fakt, že týchto motorov aj 25 TL, keďže nás vo svete stále lieta niekoľko 100 albatrosov, tak tých motorov by ešte malo byť nejaké množstvo a vyrábali sa, ak sa ešte dajú vyrábať v Motor Siči v Charkove? Motor Sič je v Záporoží, ale v Záporoži. neviem... Či Možno majú. V každom je, prípade do, do L39 boli ukrajinské motory. No, no veď vravím, aj 25 TL. No. A tento presne motor sa, sa v týchto, čo si pamätám z četu, tak sa do týchto potvor dával. Je to veľmi rozšírený motor, samozrejme. Tým pádom existuje štatistika, náhradné diely, všetko. Ale, aj tak ten motor asi bude oblasti. taká najdrahšia časť tej zbrane, nie? Motor aj u lietadla drahá ještě jedna možnost. Už v bývalém Sovětském svazu e, opatřovali některé řízené střely a drony jednopou, <laughs> proudovými motory na jedno použití. To znamená, že to bylo z podstatně nějakého horšího materiálu a tak dále. Mm. Ako Rusi o tom špekulovali, že keď sa im minú tieto staré motory, že, že čo, čo tam chcú potom dávať, no také niečo tam písali. Už to som čítal pred mesiacom asi. Ale neviem, Miro, opýtam sa, Mirec, chceš niečo k novinkám? A potom nakon, Pe- Peťo to môže ukončiť nakonec. No, novinkám len tak e, stručné, trošku nadviazem na posledné frontline, čo sme mali. Uh mhm. -huh. Tak kde sme spomínali tú bitvu o výbežok v Dobropolí, tak tam sa tá situácia už trošku vyjasnila. Takže tí, čo poslucháči, ktorí si pamätajú to, tie obrázky z minula, tak tam boli vlastne dva také výbežky ruské, ktoré podľa našich médií, jeden z nich mal byť obklúčený a tie ruské jednotky tam na pokraji zničenia, ale nebolo to tak, pretože aj keď reálne na našich podkladoch boli zásobované alebo spojení teda s stylovými jednotkami len cez taký malý úzky koridor okolo obce majak, tak ten koridor bol, bol silne opevnený a to teda ešte ukrajinskými opevneniami, ktoré e, predtým Rusi získali. Naopak do, teda, e, ten ukrajinský tlak tam neprešiel cez tieto opevnenia. Následne 110. brigáda známa Sotňa na jednotky, ktoré útočili od západu, to 14. brigáda Červená Kalina a niektoré iné 12. zboru Azov, tak im udreli po ľavoboku, obsadili dorožnú a dostali do situácie, že veľkými stratami sa museli stiahnuť. Čiže ten taký klin, ktorý tak eh, bol často v našich médiách ukazovaný, tak nemá už na význame, neexistuje a na druhej strane sa dostali do problémov a takmer do faktického obklúčenia preťatím jedinej prístupovej cesty ukrajinskej jednotky v Šachove. Nedá sa predvídať, že, teda nedá sa nevidieť, že ukrajinské velenie to asi už cítilo, tak stiahlo, čo sa dalo, ale ostali tam minimálne tri prápory. Takže tá loptička sa posunula na druhú stranu ihriska a ďalej uvidíme. Všetko od mňa. Uh-huh, uh. No a Peťo, chceš tam niečo k novinkám? Máme 10 minút ešte. No, <laughs> áno, poďme, poďme teda. Uh, poď sa rýchle pripojiť ku mne cez Rust Desk. Tak si to tu upravím na tvoje, úč <laughs> tvoje účely. <laughs> Lebo dnes sme špe špekulovali zase, aby sme sa dostali na náš server, ale nevyšlo to, tak sa, ja sa pripojím sa tak, jak vieme. Áno. Peť, Peťo, no len ťa vidím. Dobre, to je dobré. odklepni. Prijať. Odklepni to a idem hneď si ťa hodím do videa. Vidíš ma? Áno, áno, už som, už som u teba. Dobre. Na, na mon- monitor na, na, na dvojke máš video, že? Áno, áno, áno, áno. Dobre, takže už by, sme, už by som to mal tam mať. Áno. Dobre, takže už, už, si, už si vonku s videom, takže môžeš spustiť k tomu. Hm. Toto je havária polského pilota Slaba. Neviem, prečo sa volá Slab. Či je to nejaká skratka, ale od slova slabý to, to asi... Prezivka, to je jeho prezivka. Tak, čiže to mal prezivku ako display pilot, čiže predvádzal veľmi obratným spôsobom F-16. -ku. K tej 16 by som povedal toľko, že to bolo prvé fly-by-wire e, lietadlo, to znamená e, joystick, ktorý mal pilot na pravej strane vedľa kresla. E, kreslo bolo značne položené s hlbokým opretím dozadu, aby, aby pilot zniesol vysoké G -čka. Kabina mala vynikajúci, alebo má vynikajúci výhľad. To bol jeden z prvých typov, ktorý, ktorý tieto vlastnosti mal. A nevýhodou bolo to, že keď ten pilot chcel trošku viac zabrať, ako je, ako je žiaduce, aj s tým, že sa mu to lietadlo prepadne, ako to dokázali napríklad na MiG-29, pretože MiG-29 bol taký polobičný flyby-wire, respektíve cez akoby analogový počítač to volali, čiže bolo tam riadenie napojené na hydrauliku s nejakou korekciou tak e, F-16 bola čisto digitálna. To znamená, počítač, keď vyhodnotil, že maximálne G pri, tom, pri tej rýchlosti, ktorú má, môže počítač dovoliť také a také, tak darmo ten pilot dal úplne dozadu knipelt, respektíve ten joystick, tak to lietadlo urobilo presne len taký manéver, aby sa neprepadlo. A to v mnohých prípadoch bolo týmto pilotom osudné. E, tak sa poďme pozrieť, čo, čo Polska americký pilot vlastne robil a prečo predbe si myslím, že, že, že narazil do zeme, lebo mu to skrátka nevyšlo. U akrobácie v malej výške je veľmi dôležité si uvedomiť, e, okolko pri tom vertikálnom obrate sa ako vysoko dostanem, e, musím vedieť, že tá výška je bezpečná a keď pokračujem v klesaní, tak musím zabezpečiť taký taký spôsob riadenia lietadla a otáčok motora, aby som do tej zeme nenarazil. Prvé, čo som si všimol, bolo mi dosť nepochopiteľné, prečo mal stále zapnutú forsáž. Aj v tom klesaní. Ukážeme si to teraz v tejto ukážke. Čiže na spodku máte vysokú rýchlosť, ťaháte veľké gečka, aby to dobre vyzeralo, že ten oblúk má určitý polomer, potom stúpate kolmo hore, alebo idete v oblúku, chcete, aby ten oblúk plekný, lietadlo spomaluje postupne, aj keď má dostatočný výkon motora, rýchlo sa zmešuje a tým pádom povolujete to priťahovanie k sebe, aby ten oblúk bol čo najprirodzenejší. Neviem presné rýchlosti na F-16, ale keď mám dolu nejakých 700-800 alebo 600 minimálne, tak hore, dajme tomu, mal 350 to znamená, mal skoro polovičnú rýchlosť, alebo dvojtretinovú. Čiže ubral tie G hore, potom, keď išiel horizontálne, aby sa presunul v určitej vzdialenosti a mohol znova pokračovať oblúkom dole, pilot musí extrémne dávať pozor na to, aby náhodou neklesal. Čiže okrem toho, že si všíma horizont prirodzený, dráhu, jej polohu, tak by si mal sledovať jedným očkom aj vario, to znamená variometer, ktorý nám vyhodnocuje rýchlosť klesania alebo stúpania. To znamená, nesmiem v žiadnom prípade klesať. Keď idem do vertikály dolu, do klesania, uberám otáčky. To znamená, upravujem polomer, aby to vyzeralo pekne tak, že mám správnu rýchlosť, malú, oproti tomu, ako mám dole, robím správny oblúk, stiahnem forsáž a potom točím tak, aby som to vybral a až som v, v bezpečnej vzdialenosti, respektíve v tom oblúku dole, keď sa dostávam do horizontu nad dráhu alebo nad orientačný bod, podľa ktorého sa to lieta, väčšinou sa to lieta ponad dráhu, tak vtedy si môžem dovoliť dať taký výkon, ktorý mi vyhovuje. Pretože keď v tom klesaní hore mám kuse forsáž, tak to lietadlo brutálne zrýchluje. Tak si to poďme pozrieť. Stúpa hore, ide v oblúku, tu sa tuto dosť zalomil a teraz nevieme, či sklesal, ale zrejme tu... Peťo, vypni ten zvuk, vypni, vypni zvuk na tom videu, dobre? Vypni zvuk na tom videu, prosím ťa. Aha, pardon, pardon, pardon. Ak sa dá. Dá sa. Čiže vrátim sa späť, znova ide do stúpania, čiže má dosť malú výšku nad, nad dráhou, robí oblúk, rýchlo sa znižuje, točí to, aj vidno že opticky, že sa to jednoducho spomalilo, ale kvôli forsáži až tak nie. Tuto nesmie sklesať, čo zrejme sa mu podarilo o čosi, ale to by až taký problém nebol. Ale tuto zalomil a stále má zapnutú forsáž. To znamená, tuto počkal, mm. tuto trochu uvoľnil Lietadlo značne zrýchluje, pretože má forsáž. A tuto už proste nevidím, že by to ťahal nejak brutálne, so veľmi vysoko sa, zvyšujúco sa rýchlosťou a už to proste nedalo. Už to nevybral. Takže veľmi rýchly a krátky koniec veľmi kvalitného pilota, keď si to celkom nevyrátal. Niečo podobné, možno si spomínate, sa stalo na Hawku, to je cvične bojové lietadlo, podobné ako Albatros, ale výkonnejšie. V Bratislave takisto spadol pilot, mám taký pocit, e, na, na, na Štefániku na letisku pri predvádzaní, keď bol letecký deň. Peťo, ano? nemohlo dojít prostě k tomu, že on samou frajeřinou zapomněl vypnout forsáž? Ako je to, ja neviem, proste, e, to je základ. Ty nemôžeš klesať z foršážu. To proste, keď si všimnete ja, všetky... Pred... Hm. Hm, ja. buď kvôli efektu, buď kvôli efektu, že to dobre vyzerá, ja neviem. Proste tá... Ale ako vieš, aj keď pilot, tam aj keď pilot robíš, byť, nesmie byť. Aj keď, pilot, keď to pilot robíš, vieš, že, že už ako rutínu, tak už môžeš začať robiť, robiť chyby, keď už si moc veríš. No. Presne. Ale to je, to je najhoršia chyba. To, to nemôže urobiť. Nevieme, prečo to Ale môže. Hele, většina, Peťo, ty to přece víš sám dobře, že většina leteckých nehod je na téma hrubá nekázeň. Alebo že si, to, že si príliš veríš. To je hrubá nekázeň. Ako? Protože obvykle přitom porušíš předpisy. No, tento pilot mal byť ako elitný, ako e, top, topka stopky. A on, on takéto predvádzačky robil pravidelne. Pravidelne. Takže práve preto je to také nepochopiteľné, že zrovna jemu sa to stalo. Keby to bol nejaký bežný pilot, kto, ktorého proste vybrali, že aby urobil nejakú predvádzačku. Tak by si nedovolil, tak nízko. Si to... No asi, asi nie, ale si myslím, že teoreticky týmto pilotom by sa to skôr malo stávať, ale naozaj mám tiež asi pocit, že, že proste si príliš už veril, že, že mal dojem, že... To... Ešte, ešte je tam jedna veľmi zajímavá vec. Obrovská ohňová gula. Hmm. Znamená to lietadlo plný, plný, Plný bandy Přesně, Nemalo, což se normálně lietadlo, při nedelá. nedělá. Nesmie sa. Čiže keď chcem lietadlo predviesť extrémne manevrujúce, tak ho mám naplne len tak, aby som tú akrobáciu dokončil s rezervou 15-20 minút a pristanem. To lietadlo tým pádom ľahké, oveľa lepšie sa ovláda, dokáže točiť ďaleko ostrejšie e, tempa zatáčania, to znamená či už horizontálneho alebo vertikálneho. A to lietadlo sa zdá, že bolo plné paliva. Možno, že si to nevšimol, že je to lietadlo ťažké, to je ďalší faktor. No, máme 20 Ale sekúnd, Peťo. sa to stalo. 20 <laughs> sekúnd. ešte, sa tam, takže... ešte sa tam špekulovalo, pretože to bolo podvečer, to bolo nejak pred 19. alebo okolo 19. a sa tam špekulovalo o rozdielných teplotách v tom vzduchovom stĺpci. E, tak či tak, žiadna forsáž klesaní. Bodka. Mm. Mm -hmm. OK, e, buď... Ďakujem. No, <laughs> končíme, No, už nám čas nám uplynul, končíme musia prestrihnúť. Na, ostatné takže, veci na budúce. Tak, tak, tak by si jenom kecal. Takže dobrú noc všetkým, ďakujeme, že ste boli s nami. Dobrú noc.